الله أكبر الله أكبر كنيغا نماز رادوست أوكا الله أكبر الله أكبر أوتر ماجستر إلفيدين بيزيتش أشهد أن لا Uvodna riječ Namaz je bez sumnje najvažniji tjelesni ibadet u islamu. Stoga bi vjernici trebali jako paziti na njega. Na našem bosanskom jeziku postoji veoma korisna knjiga o namazu, odnosno o svojstvu namaza Allahovog poslanika sallallahu alaihi veselam, a čiji je autor uvaženi dr. Safet Kuduzović. Smatram da nakon njegove knjige svojstva poslanikovog namaza ne postoji potreba dodatno pisati o toj temi zbog studioznosti kojom joj je šejh Safet pristupio. Žereći za sebe kao trajnu sadaku ostaviti dijelo koje govori o najbitnijem temelju islama, a da se ne ponavlja već napisano gradivo, odlučio sam o namazu govoriti kroz drugu dimenziju. Zato knjiga Namaz radost oka moga neće tretirati pitanje svojstva namaza Allahovog poslanika, osim sažeto, već tri veoma bitna poglavlja koja se mogu smatrati dopunom na knjigu uvaženog doktora Kuduzovića. U prvom sam pokušao objediniti hadise koji govori o vrijednosti namaza općenito. Također sam spomenuo mnoge karakteristike tog velikog ibadeta kojima se odlikuje u odnosu na druge ibadete u islamu, a sve s ciljem buđenja želje za obavljanjem namaza i upozorenja na veličinu grijeha njegovog ostavljanja. U drugom poglavlju pokušao sam ukazati na neke najkrupnije i najrasprostranjenije greške vezane za namaz prvenstveno, ali i za nekoliko drugih stvari koje se direktno i indirektno vežu za namaz, greške tokom uzimanja abdesta i gusula, greške vezane za uvjete namaza. Cilj ovog poglavlja jeste ukazati na ono što je u vezi s namazom neutemeljeno, kako bi to ljudi ostavili i izbacili iz svakodnevne prakse. Greške obrađene u ovom poglavlju nisu na istom stepenu, što je veoma bitno da čitalac razumije, kako se ne bi dogodilo da određena sporedna pitanja i greške vezane za njih budu nešto čemu će se najviše pažnje posvetiti na uštrb krupnih grešaka koje mogu uzrokovati neispravnost ovog velikog ibadeta. Prilikom ukazivanja na greške, maksimalno sam se trudio da budem pažljiv i tolerantan, naročito u vezi s određenim postupcima koji su zvanični stav neke od pravnih škola, a što je u koliziji s vjerodostojnim argumentima kako ova knjiga ne bi bila razlogom povećanja netrpeljivosti među muslimanima. Šta više, očekujem da će ova knjiga riješiti mnoge dileme prisutne na našem podneblju. U ovom poglavlju potrudio sam se da blago i tolerantno pristupim pitanjima koja su već dugo kamen spoticanja među muslimanima našeg podneblja, a koja su dijelimično i tabu teme o kojima se na naučen način veoma malo govori. Dizanje ruku u namazu, glasno izgovaranje amin nakon fatihe, stalno pomiranje prsta na tešehudu – pokušavajući čitalaštvu pojasniti da prava razilaženja u ovim sporednim pitanjima nikako ne smiju biti razlog mržnje i netrpeljivosti među muslimanima, što je, nažalost, prisutno u mnogim našim džamijama. Pokušao sam pojasniti da mi kao muslimani ne smijemo biti isključivi i mrziti druge samo zato što u namazu praktikuju nešto što mi ne činimo ili to rade na drugačiji način. Smatram da samo tako možemo izbjeći netrpeljivost, pojasniti ljudima da u određenim pravnim pitanjima postoji više mišljenja i da svako od njih ima svoje utemeljenje i težinu, tako da svako ima pravo praktikovati ono što misli da je najbliže istini, istovremeno uvažavajući i poštujući one koji misle drugačije. Radi veće koristi zajedništva, svi bismo trebali biti spremni ponekad se prilagoditi situaciji u kojoj se nađemo, i ostaviti nešto što inače praktikujemo, kako bi se povećala međusobna ljubav i kako bismo iskorijenili netrpeljivost među klanjačima, pogotovo ako znamo da se na našim prostorima stotinama godina primjenjuje hanefijski mesheb, u kojem se ne praktikuje dizanje ruku u namazu, ni izgovaranje amin na glas, nakon proučene fatihe, ni stalno pomiranje prsta na tešehudu. U osnovi knjiga je pisana metodom komparativnog fikha, gdje se prilikom obrađivanja pravnih pitanja nisam striktno držao jednog mesheba, iako sam se trudio da pitanja vežem za hanefijski mesheb i citiram njihove klasične izvore, ali sam sebi dao za pravo da u određenom trenutku odstupim od te metode i odaberem stav nekog drugog mesheba zbog jačine njegovih argumenata. Ovakva metoda nije nikakva inovacija ni nepoznanica u islamskom pravu, pa čak i unutar same hanefijske škole. Opće poznato je da su dvojica najpoznatijih učenika imama Ebu Hanife, Kadija Ebu Jusuf i Muhammed Ešejbani, u stotinama pravnih pitanja zauzela drugačiji stav od svog učitelja i imama te odabrala mišljenje neke druge pravne škole i nikad niko na to nije gledao s prezirom. Prilikom ukazivanja na određene greške nastojao sam citirati i spomenuti nekog od islamskih učenjaka koji je govorio o tom pitanju, izbjegavajući govoriti po svom nahođenju. U trećem poglavlju pokušao sam ponuditi praktične metode za jačanje koncentracije u namazu i klanjanje s većom skrušenošću. Pokušao sam istaći bitnost skrušenosti u namazu i činjenicu da je to njegova srž kojoj se treba posvetiti najviše pažnje, što je suprotno onome što mi uobičavamo, vežući se za nekoliko vanjskih postupaka u namazu, a o njegovoj srži i skrušenosti veoma malo govorimo i brinemo. Što se tiče hadisa koje spominjem u knjizi, a koje bilježe Buharija i Muslim ili samo jedan od njih dvojice, smatrao sam dovoljnim navesti samo broj hadisa kako bih olakšao onima koji se žele vratiti na njega, dok sam kod onih mimo ove dvije zbirke nastojao za svaki hadis navesti redni broj u zbirci iz koje je preuzet, a potom i njegovu ocjenu. Kada je riječ o ocjeni hadisa, smatrao sam dovoljnim spomenuti ocjenu šeha Muhammeda Nasiruddina Albanija, uz obavezno spominjanje izvora gdje je on ocjenio određeni hadis, kako bih olakšao onome ko želi detaljnije proučiti literaturu i dodatno se okoristiti. S naučnog aspekta trudio sam se da citiram samo vjerodostojne hadise. Mislim da bi insan, ako bi dobro savladao poruke ova tri poglavlja, vrijednosti namaza, grešaka u tom ibadetu te praktičnih načina i metoda postizanja skrušenosti u namazu, a nakon što dobro savlada gradivo iz knjige Safeta Kuduzovića o svojstvima namaza Allahovog poslanika, mogao za sebe reći da je uveliko proširio spoznaju ovog velikog ibadeta. Primarni cilj pisanja knjige jeste da ljude postaknem na obavljanje namaza – da se sačuvaju određenih grešaka i postignu skrušenost prilikom obavljanja tog ibadeta. Na tom putu lahko se može dogoditi da pogriješim. Stoga se unaprijed zahvaljujem svima koji mi dobronamjerno i na lijep način ukažu na greške u ovoj knjizi. Mogu sigurno ustvrditi da sam prilikom priređivanja ove skromne brošure imao dobru namjeru, želeći ljude našeg područja podučiti najbitnijem tjelesnom ibadetu, što je dovoljan razlog da mi se tolerišu greške i nedostaci u knjizi i da mi se na njih ukaže na lijep način. Na kraju želim se zahvaliti Udruženju Orient jer su mi omogućili da koristim elektronski primjera knjige Vrtovi pobožnjaka koja mi je mnogo koristila. Potom zahvaljujem svim članovima moje porodice koji mnogo saburaju i trpe zbog mog naučnog angažmana. Uzvišenog Allaha molim da ukaboli trud koji sam uložio u pisanje ove skromne studije. Svaka zahvala pripada njemu, koji je omogućio da se ovo dijelo privede kraju. Autor, magistar Elvedin Pezić Vrijednost namaza Mjesto namaza u islamu Jedan od ciljeva pisanja ove knjige jeste pokušaj da se kod ljudi na našim prostorima pobudi želja za obavljanjem namaza, i ojača svijest o njegovom mjestu u islamu. Primjetno je da veliki broj ljudi nije svjestano kakvom je ibadetu riječ, pa je to u praktičnom smislu rezultiralo njihovim nemarnim odnosom prema namazu. Svakodnevnim postupcima pokazuju da nisu ispravno shvatili njegovo mjesto u islamu, pa ćemo vidjeti da zbog utakmica, filmova, serija, šetnji i drugog izostavljaju namaz najbitniji ibadet u islamu. Prije nego što počnemo govoriti o vrijednosti i mjestu namaza u islamu, želim spomenuti neke osobine po kojima se namaz odlikuje nad ostalim ibadetima i temeljima islama, a što opet ima za cilj da kod ljudi probudi ili pobudi želju za njegovim obavljanjem. Odlike namaza Prvo dijelo za koje će se polagati račun na sudnjem danu. Rekao je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: Prvo dijelo za koje će rob polagati račun na sudnjem danu jeste namaz. Pa ako namaz bude dobar, bit će dobra i ostala dijela. A ako namaz bude loš, i ostala dijela bit će loša. Hadis bilježi imam taberani. Ako insan bude svjestan ove činjenice, to će sigurno ostaviti veliki trag na njega i pobuditi u njemu želju da redovno obavlja propisane namaze – a samim tim da se što bolje spremi za neminovno polaganje računa na sudnjem danu. Drugo, posljednja karika Islama koja će se izgubiti. Ebu Umame El Bahili prenosi da je Allaho poslanih sallallahu alaihi wasallam rekao Odrješivat se veze karike Islama jedna po jedna, pa kad god se odriješi jedna, ljudi će se prihvatiti za onu koja je slijedi, Prva karika koja će otpasti i odriješiti se jeste suđenje po Allahovom zakonu, a posljednja je namaz. Hadis bilježe imami Ahmed i Ibn Hibban. Onaj koji ne govori po hiru svome, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, u ovom hadisu jasno ukazuje da je namaz posljednja karika koja insana veže za islam, što bi trebalo buditi veliki strah kod onih koji ne klanjaju redovno i koji su ispustili posljednju kariku koja ih veže za islam. Treće, posljednja oporuka Allahovog poslanika njegovom ummetu. Od Ummu Seleme radi Allahu Anha prenosi se da je rekla Posljednja oporuka koju je izrekao Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem bile su riječi Čuvajte, namaz, namaz. Namaz i pazite one koji su u vašem podaništu. Allahov poslanik, salallahu alaihi sellem, izgovarao je ove riječi hropteći u prsima, ne mogavši ih više izgovoriti jezikom. Hadis bilježi Imam Ahmed. Svi znamo da insan na samrti, znajući da mu se kraj dunjalučkog života približio, govori o najbitnijim stvarima, jer nema vremena govoriti o nebitnim posljednja oporuka Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, njegovom ummetu, bila je da pazi na namaz, što nedvosmisleno ukazuje na bitnost ovog ibadeta i njegovo mjesto u islamu. Četvrto. Ibadet čije je izvršio se uzvišeni Allah pohvalio u više ajeta, a i one koji drugima naređuju da ga obavljaju. Kaže uzvišeni Allah. I spomeni u knjizi Ismaila. On je ispunjavao dato obećanje i bio poslanik, vjerovjesnik. I tražio je od čeljadi svoje da molitvu obavljaju i da milostinju udjeljuju. I gospodar njegov je bio njima zadovoljan. Sura Merijem od 54. do 55. ajeta Uzvišen je rekao Ono što žele, vjernici će postići. Oni koji molitvu svoju ponizno obavljaju i koji ono što ih se ne tiče izbjegavaju i koji milostinju udjeljuju i koji stidna mjesta svoja čuvaju, osim od žena svojih ili onih koje su u posjedu njihovu. Oni doista prijekor ne zaslužuju, a oni koji pored toga traže, oni u zlu sasvim pretjeruju i koji o povjerenim im amanetima i obavezama svojim brigu brinu i koji molitve svoje na vrijeme obavljaju. Sura El Mu'minun od prvog do devetog ajeta Kazao je uzvišeni Čovjek je u istinu stvoren malodušan. Kada ga nevolja snađe, brižan je. A kada mu je dobro, nepristupačan je. Osim vjernika – koji molitve svoje budu na vrijeme obavljali. Sura El Me'arić od 19. do 23. ajeta. 5. Ibadet zbog kojeg je uzvišeni Allah ukorio one koji su nemarni prema njemu. Uzvišeni Allah kaže A njih smijeniše zli potomci, koji molitvu napustiše i za požudama pođoše. Oni će sigurno zlo proći. Sura Merijem, 59. ajet. Također je rekao, Licemjeri nastoje Allaha prevariti, a On će njih nadmudriti. Kada ustaju da molitvu obave, lijeno se dižu, i samo zato da bi se pokazali pred svijetom, a Allaha gotovo da i ne spomenu. Sura En-Nisa, 142. ajet. Dalje kaže – Svaki čovjek je odgovoran za ono što je radio, osim sretnika. Oni će se u džennetskim baščama raspitivati o nevjernicima. Šta vas je u sekar dovelo? Nismo, preći će. Bili od onih koji su nama obavljali i od onih koji su siromahe hranili i u besposlice smo se sa besposlenjacima upuštali i sudnji dan smo poricali sve dok nam smrt nije došla. Sura El Mudathir od 38. do 47. ajeta. Kazao je plemeniti gospodar. A teško onima koji kada molitvu obavljaju, molitvu svoju kako treba ne izvršavaju, koji se samo pretvaraju. Sura El Ma'un od 4. do 6. ajeta. 6 ibadet po kojem se raspoznaju muslimani. Od Enesa radi Allahu Anhu prenosi se da je Allahov poslanik sallallahu alaihi veselem rekao Ko bude obavljao naš namaz s nama i okretao se našoj kibli i jeo meso koje mi zakoljemo, to je musliman koji ima garanciju i sigurnost uzvišenog Allaha i njegovog poslanika. Zato nemojte kidati ugovor sa Allahom. Hadis bilježi Imam Buhari. Sedmo. Svojstvo iskrenih vjernika koji su zaštitnici drugim vjernicima. Kazao je uzvišeni Allah. A vjernici i vjernice su prijatelji jedni drugima. Traže da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćaju i molitvu obavljaju i zekat daju i Allahu i poslaniku njegovu se pokoravaju. To su oni kojima će se Allah sigurno smilovati. Allah je doista silan i mudar. Sura et Teuba, 71. ajet. Osmo. Najbitniji temelj Islama nakon šehadeta. Od Abdullaha ibn Omera radijallahu anhu prenosi se da je Allahov poslanik sallallahu alaihi veselem rekao Islam je sagrađen na pet stvari – svjedočenju da nema Boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik, obavljanju namaza, izdvajanju zekata, obavljanju hadža i ramazanskom postu. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Ibn Omer radi Allahu Anhu prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao Naređeno mi je da se borim protiv ljudi sve dok ne posvjedoče da nema drugog Boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik, dok ne počnu obavljati namaz i davati zekat. Kada to urade, garantujem im da će njihovi životi i imeci biti sigurni, izuzev ako se ogriješe o propise Islama, a njihov je konačni obračun kod uzvišenog Allaha. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Ebu Abdurrahman Abdullah ibn Mesud radi Allahu anhu kazuje Upitao sam vjerovjesnika sallallahu alaihi sellem koje je dijelo najdraže Allahu. Poslanik sallallahu alaihi sellem odgovori Namaz obavljen u propisano vrijeme. Zatim sam upitao A koje onda? Dobročinstvo prema roditeljima, odgovori on. A ko je poslije njega? Poslanik, sallallahu alaihi sellem, reče Džihad na Allahovom putu. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Deveto. Jedini ibadet propisan na nebesima. U vjerodostojnim predajama koje govore o Israu i Mirađu, spomenuto je da je uzvišeni Allah u direktnom razgovoru sa Allahovim poslanikom, sallallahu alaihi sellem, te večeri propisao poslanikovom ummetu obavljanje pet dnevnih namaza. Deseto. Ibadet koji je u početku propisan 50 puta dnevno, što je potom smanjeno na pet, a nagrada za njegovo obavljanje ostala je u vrijednosti njih 50. U predajama iz prethodne tačke stoji da je uzvišeni Allah na početku razgovora s poslanikom sallallahu alaihi wasallam njegovom umetu propisao 50 namaza – Pa se Allahov poslanik, salallahu alaihi sellem na nagovor Musa vraćao i tražio olakšicu od uzvišenog Allaha, sve dok broj namaza nije došao do pet. Potom je uzvišeni Allah rekao, O Muhammede, to je pet namaza u toku svakog dana i noći. Za svaki namaz nagrada je deset, pa je to 50 namaza. Hadis bilježi ima muslim od Enesa radijallahu Allahu anhu. 11. Ibadet koji je uzvišeni Allah naredio poslaniku i njegovim sljedbenicima, tražeći od njih da ga naređuju svojim porodicama i strpe se na tome. Kaže uzvišeni Allah. Naredi čeljadi svojoj da namaz obavljaju i istraj u tome. Mi ne tražimo od tebe da se sam hraniš. Mi ćemo te hraniti, a samo one koji se budu Allaha bojali i grijeha klonili, čeka lijep svršetak. Sura Taha, 132. ajet. Rekao je Allaho poslanik sallallahu alaihi sellem, Djeci naređujte da obavljaju namaz kad napune sedam godina. A zbog namaza ih nakon desete godine i istucite, u toj dobi ih i rastavite u posteli. Hadis bilježi imam Ebu Davud. U sedmoj godini djeca nisu punoljetna pa nisu ni griješna ako bi propustila namaz, ali nam je naređeno da ih već od te godine navikavamo na njega kako bi još od djetinstva stekla naviku redovnog klanjanja. To svakako ukazuje na bitnost namaza u islamu. 12. Ibadet koji je, ako se prespava ili zaboravi, obaveza izvršiti kad se insan probudi ili sjeti namaza. Allahov poslanik, salallahu alaihi veselem, rekao je – Ko zaboravi namaz ili ga prespava, iskupit će se tako što će ga obaviti kad se sjeti. Hadis bilježi ima muslim od Enesa radijallahu anhu. Ako bi se dogodilo da insan zaboravi obaviti namaz ili ga prespava, on nije griješan zbog toga jer nije mogao utjecati na to, ali mu je obaveza klanjati kad se sjeti namaza ili kad se probudi. To nam opet ukazuje na mjesto namaza u islamu, jer iako smo ga zaboravili ili prespavali, opet ga moramo klanjati, pa makar i nakon isteka namaskog vremena. 13. Ibadet koji uzvišeni Allah u Kur'anu naziva imanom. Kazao je uzvišeni Allah. Allah neće dopustiti da propadnu molitve vaše, a Allah je prema ljudima zaista vrlo blag i milostiv. Sura El Beqare 14. 143. ajet 14. Ibadet koji nikad nije dozvoljeno izostaviti. Sve dok je insan razuman, u njemu je obaveza obavljati namaz shodno mogućnostima. Namaz se klanja u bolesti, na putu, u strahu, u borbi, s tejemumom kad nema vode, pa i kad se ne zna gdje je kibla. Knjige islamskog prava ispunjene su govorom u kojem učenjaci pojašnjavaju kako će se namaz obavljati u vanrednim situacijama. Imam Ibn Hazm kaže Islamski učenjaci imaju jednoglasan stav da obaveza namaza ne spada i nije ga dozvoljeno punoljetnom i razumnom insanu namirno odgoditi iz njegovog namaskog vremena iz bilo kojeg razloga, nego se obavlja shodno čovjekovoj mogućnosti, sjedeći ili na boku i šaretom ili na bilo koji drugi mogući način. Žalosno je stanje ummeta gdje veliki broj ljudi koji se izjašnjavaju kao muslimani zbog veoma bezazlenih obaveza izostavlja namaz, a mnogi ga izostavljaju bez ikakvog razloga. 15. Ibadet za čiju je validnost potrebno ispuniti mnoge uvjete. Ne postoji u islamu ibadet za koji su propisani naređeni uvjeti za njegovu validnost kao što je to s namazom. Da bi namaz bio validan, prije klanjanja trebaju biti ispunjeni sljedeći uvjeti. Uzimanje abdesta, čistoća tijela, odjela i mjesta gdje se klanja, pokrivanje stidnih mjesta, okretanje prema kibli, nastupanje namaskog vremena. 16. Ibadet koji ako se potpuno obavi, odrača klanjača od grijeha i razvrata. Rekao je uzvišeni Allah u časnom Kur'anu. Kazuj knjigu koja ti se objavljuje i obavljaj molitvu. Molitva zaista odvraća od razvrata i od svega što je ružno. Obavljanje molitve je najveća poslušnost, a Allah zna šta radite. Sura El Ankebut, 45. ajet Od Ebu Hureyri radi Allahu Anhu se prenosi da je došao čovjek Allahovom poslaniku, salallahu alaihi veselam, i rekao Čovjek klanja noćni namaz a kada osvane, ukrade. Allahov poslanik, salallahu alaihi veselem, odgovorio je. Ono što uči, spriječi će ga. Ili je kazao, njegov namaz odvratit će ga od toga. Hadis bilježi Imam Ahmed. Ako insan upotpuni svoj namaz, obavi ga s maksimalnom koncentracijom i skrušenošću, upotpunjujući uvjete i ruknove, neminovno je da će to ostaviti pozitivan trag na njega i njegove svakodnevne postupke. 17. Ibadet koji je naređen i propisan svim poslanicima. Uzvišeni Allah govoreći o Ibrahimu kaže Gospodaru naš, ja sam neke potomke svoje naselio u kotlini u kojoj se ništa ne sije, kod tvoga časnog hrama, da bi gospodaru naš molitvu obavljali. Zato učini da srca nekih ljudi čeznu za njima i obskrbi ih raznim plodovima da bi zahvalni bili. Gospodaru naš, ti zacijelo znaš šta mi tajimo, a šta na javu iznosimo. Allahu, ništa nije skriveno ni na zemlji ni na nebu. Hvala Allahu koji mi je u starosti podario Ismaila i Ishaka. Gospodar moj, u istinu uslišava molbe. Gospodaru moj, daj da ja i neki potomci moji obavljamo molitvu, Gospodaru naš, ti usliši molbu moju. Sura Ibrahim od 37. do 40. ajeta. Plemeniti stvoritelj u razgovoru s Musaom kaže Ja sam u istinu Allah. Drugog Boga osim mene nema. Zato se samo meni klanjaj i molitvu obavljaj, da bih ti uvijek na umu bio. Sura Taha, 14. ajet. U suri Merijem uzvišeni navodi Isa ove riječi. Ja sam Allahov rob. On reče. Meni će on knjigu dati i vjerovjesnikom me učiniti i učinit će me gdje god budem blagoslovljenim i naredit će mi da dok sam živ molitvu obavljam i milostinju udjeljujem i da majci svojoj budem dobar, a neće mi dopustiti da budem drzak i nepristojan sura Merijem od 30. do 32. ajeta. U dva ajeta o Ibrahimu uzvišeni je kazao I pokloni smo mu Ishaka i Jakuba kao unuka i sve ih učini smo dobrim i učini smo ih vjerovjesnicima da upućuju prema zapovjedi našoj i objavi smo im da čine dobra djela i da molitve obavljaju i da milostinju udjeljuju a samo su se nama klanjali. Sura LNBA 72. i 73. ajet Gospodar spominje i Zekerijaha, i dok se on u hramu stojeći molio, meleci ga zovnuše. Allah ti javlja radosnu vijest. Rodit će ti se Jahja, koji će u Allahovu knjigu vjerovati i koji će prvak biti, i čedan i vjerovjesnik, potomak onih dobrih. Sura Alu Imran, 39. ajet Govoreći o Misaku, zavjetu Beni Israila, uzvišeni kaže I kada smo od sinova Israilovih zavjet uzeli da ćete se jedino Allahu klanjati i roditeljima i bližnjima i siročadi i siromasima dobročinstvo činiti, a ljudima lijepe riječi govoriti i molitvu obavljati i zekat davati – vi ste se poslije, izuzev vas malo, izopačili i zavjet iznevjerili. Sura El Bekare, 83. ajet Na drugom se mjestu kaže Allah je prihvatio zavjet sinova Israilovih, a između njih bili smo postavili 12 starješina. I Allah je rekao Ja sam s vama. Ako budete molitvu obavljali i milostinju davali, I ako budete u poslanike moje vjerovali, pomagali im i drage volje zajam Allahu davali, sigurno ću preći preko hrđavih postupaka vaših i uvešću vas u džernetske bašče kroz koje će rijeke teći. A onaj među vama koji ni poslije ovoga ne bude vjerovao, s pravog puta je skrenuo. Sura El Maida, 12. ajet Kada insan shvati da su određene obaveze od kojih je i namaz bile propisane i priješnjim poslanicima i njihovim narodima, odnosno milionima ljudi prije njega, lakše mu je biti pokoran. Osamnaesto ibadet koji čine i druga živa bića mimo ljudi, meleci, džinni, životinje i ptice. Kazao je uzvišeni Allah, Zar ne znaš da Allaha hvale svi koji su na nebesima i na zemlji, a i ptice širenjem krila svojih? Svi znaju kako će mu se moliti i kako će ga hvaliti, a Allah dobro zna ono što oni rade. Sura En-Nur, 41. ajet. Ebu Zer radi Allahu Anhu prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi veselem rekao Ja vidim ono što vi ne vidite i čujem ono što vi ne čujete. Zaškripila su nebesa i trebaju zaškripiti. Na njima nema mjesta nikoliko su četiri prsta, a da melek ne čini seđdu uzvišenom Allahu. Tako mi Allaha, da znate ono što ja znam, malo biste se smijali a mnogo biste plakali. Ne biste se naslađivali ženama u posteljama i izašli biste iz svojih kuća skrušeno i usrdno tražeći pomoć od uzvišenog Allaha. Kad bilježi imam tirmizi. 19. Dijelo za koje bi mrtvi voljeli da ga mogu uraditi i dodati u defter dobrih dijela. Od Ebu Hureyre radi Allahu Anhu se prenosi da je Allahov poslanik prošao pored kabura čovjeka koji je bio tek zakopan, pa je rekao Dva veoma kratka rekata koja vi prezirete i podcijenjujete, kada bi ovaj mogao dodati u svoja dijela, njemu bi bilo draže nego ostatak tunjaluka. Hadis bilježi Imam Ibn Mubarek. 20 ibadet koji je u potpunosti i precizno prenesen od Allahovog poslanika. Čovjek koji priča hadise, koji govori o načinu klanjanja namaza, vidjet će da je i najsitniji detalj prenesen od Allahovog poslanika, a da ne govorimo o temeljnim dijelovima namaza, učenju Kur'ana, stajanju, kijamu, ruku, seđdi. Stoga ćemo vidjeti da cijeli umet, generalno gledajući, klanja na identičan način, osim nekih sitnih postupaka u namazu. Svi se okreću ka kibli. Svi na isti način počinju namaz izgovarajući Allahu Ekber. Stoje u namazu, obavljaju ruku, vraćaju se s njega, odlaze na seđdu, predaju selam. 21. Ibadet koji se može klanjati na svakom čistom mjestu. Džabir radi Allahu anhu prenosi da je Allaho poslanik sallallahu alaihi veselem rekao Dato mi je pet stvari koje nisu date ni jednom poslaniku prije mene. Potpomognut sam strahom na mjesec hoda. Zemlja mi je učinjena mjestom za obavljanje namaza i čisto. Pa koga god iz mog ummeta zadesi namaz bilo gdje, neka klanja. Dopušten mi je ratni plijen, a nikome prije mene nije dat pravo za uzimanja za griješnike, šefaat. I svaki poslanik bio je poslan samo svom narodu, a ja sam poslan svim ljudima. Hadis bilježi Imam Buhari. 22. Ibadet u kojem se odmarao Allahov poslanik. Allahov poslanik, salallahu alaihi sellem, govorio bi Bilalu, radi Allahu anhu, prouči i kamet Odmori nas namazom. Kad isbilježi imam Buhari. Prvo što šeitan došapne mnogim ljudima kad pomisle da počnu redovno klanjati, jeste da je veoma teško pet puta dnevno uzimati abdest i obavljati namaz. Kada bi znali kakvu slast osjete vjernici u namazu, shvatili bi da on nije težak, nego i badet koji se priželjkuje. Susret s gospodarom se priželjkuje a nije nešto od čega se bježi. Doista je mnogo kuranskih ajeta u kojima se naređuje obavljanje namaza, što jasno ukazuje na njegovu vrijednost i mjesto u islamu. Rekao je uzvišeni Allah I istinu s neistinom ne miješajte i istinu svjesno ne tajite. Molitvu obavljajte i zekat dajte i zajedno sa onima koji molitvu obavljaju i vi obavljajte. Sura El-Bekare 1. 42. i 43. ajet. Mnogi sljedbenici knjige jedva bi dočekali da vas, pošto ste postali vjernici, vrate u nevjernike iz lične zlobe svoje, iako im je istina poznata, ali vi oprostite i preko toga pređite dok Allah svoju odluku ne donese. Allah zaista sve može. I molitvu obavljajte, i zekat dajte, a za dobro koje je za sebe pripremite, naći ćete nagradu kod Allaha, jer Allah dobro vidi ono što radite. Sura El Bekare 109. i 110. ajet A vi molitvu obavljajte i zekat dajte i poslaniku poslušni budite, da bi vam se ukazala milost. Sura En Nur 56. ajet S druge strane, u mnogim kuranskim ajetima spomenute su vrijednosti i koristi namaza. Prvo, ispravno i potpuno obavljen namaz odvraća od razrata i grijeha. Kazuj knjigu koja ti se objavljuje i obavljaj molitvu. Molitva zaista odvraća od razvrata i od svega što je ružno. Obavljanje molitve je najveća poslušnost, a Allah zna šta radite. Sura El Ankebut, 45. ajet. Drugo, namaz olakšava u savladavanju iskušenja. O vjernici, tražite sebi pomoći u strpljivosti i obavljanju molitve. Allah je doista na strani strpljivih. Sura El Bekare, 153. ajet. Treće, odziv na džumu vrijedniji je od dunjalučkih koristi. O vjernici, kada se u petak na molitvu pozove, kupoprodaju ostavite i pođite molitvu obaviti. To vam je bolje, neka znate. Sura El Džumu'a, deveti ajet. Četvrto. Namaz u džematu naređen je čak i u periodu ratnih djelovanja. Kazao je uzvišeni Allah. Kada ti budeš među njima, i kad odlučiš da zajedno s njima obaviš molitvu, neka jedni s tobom molitvu obavljaju i neka svoje oružje uzmu. I dok budete obavljali molitvu, neka drugi budu i za vas, a onda neka dođu oni koji još nisu obavili molitvu, pa neka i oni obave molitvu s tobom. Ali neka drže oružje svoje i neka budu oprezni. Nevjernici vi jedva dočekali da oslabi pažnja vaša prema oružju i oruđu vašem, pa da svi odjednom na vas navale. A ako vam bude smetala kiša ili ako bolesni budete, nije vam grijeh da oružje svoje odložite, samo oprezni budite. Allah je nevjernicima pripremio sramnu patnju. A kada namaz završite, Allaha spominjite i stojeći i sjedeći i ležeći. A u sigurnosti obavljajte namaz u potpunosti, jer vjernicima je propisano da u određeno vrijeme namaz obavljaju. Sura En-Nisa, 102. i 103. ajet Prvo, velika nagrada. One koji vjeruju i čine dobra djela i molitvu obavljaju i zekat daju – čeka nagrada kod gospodara njihova. I ničega se oni neće bojati. I ni za čim oni neće tugovati. Sura El Bekare, 277. ajet. Drugo. Obavljanjem namaza nevjernici postaju braća ostalim muslimanima. Ali ako se oni budu pokajali i molitvu obavljali i zekat davali, braća su vam povjeriti a mi dokaze objašnjavamo ljudima koji razumiju. Sura Et-Teube, 11. ajet. Treće. Namazom se brišu grijesi. I obavljaj molitvu početkom i krajem dana i u prvim časovima noći. Dobra dijela zaista poništavaju hrđava. To je pouka za one koji pouku žele. Sura Hud, 114. ajet. Četvrto. Istinski uspjeh. Onima koji molitvu budu obavljali i zekat davali i koji u onaj svijet budu čvrsto vjerovali, njima će gospodar njihov na pravi put ukazati i oni će želje svoje ostvariti. Sura Lukman, četvrti i peti ajet. Vrijednost namaza u hadisima Allahovog poslanika – O vrijednosti namaza u islamu govore brojni vjerodostojni hadisi. Spomenut ćemo samo neke. Prvo, briše grijehe. Ebu Hureyre radi Allahu Anhu prenosi da je čuo Allahovog poslanika, salallahu alaihi sellem, kako je upitao. Šta mislite kad bi neko od vas ispred vrata imao rijeku u kojoj bi se kupao pet puta dnevno? Bili na njemu ostalo imalo prljavštine? Prisutni odgovoriše na njemu ne bi ostalo ni malo prljavštine. Tada poslanik, salallahu alaihi sellem, reče To je primjer pet dnevnih namaza kojima Allah briše učinjene grijehe. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Džabir radi Allahu Anhu prenosi da je Allahu poslanih salallahu alaihi sellem rekao Pet dnevnih namaza slični su bujnoj rijeci koja teče ispred vrata jednog od vas, u kojoj se kupa pet puta na dan. Kad ispilježi ima muslim. Ibn Mesud radi Allahu Anhu pripovijeda da je jedan čovjek poljubio neku ženu, pa je došao kod vjerovjesnika sallallahu alaihi veselam i ispričao mu šta se desilo. Povodom toga uzvišeni Allah objavio je. I obavljaj molitvu početkom i krajem dana i u prvim časovima noći. Dobra djela zaista poništavaju loša. Sura Hud, 114. ajet. Čovjek upita. Vrijedi li to samo za mene? Za čitav moj ummet? Odgovori poslanik, salallahu alaihi veselam. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Ebu Hureyre radi Allahu Anhu prenosi da je Allahu poslanik salallahu alaihi veselam rekao pet dnevnih namaza kao i džuma do džume brišu grijehe počinjene između njih ako se čovjek kloni velikih grijeha. Hadis bilježi imam muslim. Osman ibn Affan radi Allahu anhu prenosi da je čuo Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem kako kaže Koji god musliman dočeka neki od obaveznih dnevnih namaza pa na najljepši i najpotpuniji način uzme abdest a zatim skrušeno i na najljepši i najpotpuniji način obavi pregibanje u namazu Taj namaz bit će mu iskup za prethodno počinjene grijehe pod uvjetom da nije učinio neki od velikih grijeha. Ovo važi za uvijek. Hadis bilježi imam muslim. Drugo, najbolje dijelo. Ibn Mesud radi Allahu Anhu kazuje Upitao sam Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem koje je od svih dijela najbolje – Namaz obavljen u propisano vrijeme, odgovori on. A zatim upita ga, a on reče. Dobročinstvo prema roditeljima. Zatim koje? upita ga opet. A on odgovori. Borba na Allahovom putu. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Treće. Temelj Islama. Ibn Omer radijallahu anhu prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi veselem rekao Islam se temelji na pet stvari svjedočenju da nema Boga osim Allaha i da je Muhammed njegov poslanik obavljanju namaza, davanju zekata, obavljanju hadža i postu mjeseca Ramazana. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Četvrto prva obaveza u islamu nakon izgovaranja šehadeta. Muaz radi Allahu Anhu pripovjeda Allahov poslanih sallallahu alaihi sellem poslao me u Jemen i rekao Ti odlaziš narodu koji je sljedbenik knjige, pa ih prvo pozovi da posvjedoče da nema Boga osim Allaha i da sam ja Allahov poslanik. Ako ti se u tome pokore, obavijesti ih da mi je uzvišeni Allah kao strogu obavezu propisao pet namaza tokom svakog dana. Ako ti se u tome pokore, obavijesti ih da mi je uzvišeni Allah kao strogu obavezu propisao pet namaza tokom svakog dana i noći. Ako ti se u tome pokore, obavijesti ih da mi je uzvišeni Allah strogo propisao davanje zekata, koji će se uzimati od njihovih bogataša i dijeliti njihovim siromasima, Ako ti se i u tome pokore, onda ne diraj ono što je u njihovom imetku najvrijednije i dobro se čuvaj dove onoga kome je učinjena nepravda, jer između nje i Allaha ne postoji nikakva prepreka. Kad isbiježe imami, Buhari i Muslim. Peto. Namazom čovjek štiti svoj život i imetak. Ibn Omer radijallahu anhu prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi veselem rekao Naređeno mi je da se borim protiv ljudi sve dok ne posvjedoče da nema Boga osim Allaha i da je Muhammed njegov poslanik. Dok ne budu uklanjali namaz i davali zekat. Ako oni tako postupe, tada im garantujem sigurnost za njihove živote i njihove imetke, osim ako se ogriješe o propise Islama, a njihov konačni obračun pripada uzvišenom Allahu. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Grijeh ostavljača namaza. Nakon što smo vidjeli kolike nagrade očekuju onoga ko bude redovno obavljao pet propisanih namaza, smatram da je bitno spomenuti i drugu stranu medalje, to jest kako islam gleda na ostavljača namaza. Islamski učenjaci pisali su zasebna dijela u kojima su detaljno obrađivali propise koji se odnose na onoga ko ostavlja namaz, što ukazuje na bitnost ovog pitanja. S druge strane, gotovo da ne postoji knjiga iz oblasti fikha, hadijska zbirka ili tefsir Kur'ana časnog, a da se u jednom od poglavlja ne spominje pitanje ostavljanja namaza. Mnogo je muslimana koji ostavljaju namaz, nesvjesni da je to jedan od najvećih grijeha koje mogu učiniti. Ostaviti namaz teži je grijeh od ubijstva, konzumiranja alkohola i svinjetine, bluda, prostitucije, krađe i slično. Ibn Kajim je rekao, muslimani se ne razilaze u vezi s time da je namjerno izostavljanje obaveznih farz namaza toliko da prođe namasko vrijeme jedan od najvećih grijeha i da je ostavljanje namaza veći grijeh od ubijstva, bespravnog uzimanja imetka, bluda, krađe, pijenja alkohola, te da se počinjelac tog grijeha izlaže Allahovoj kazni i srđbi i na Dunjaluku i na Hiretu. Kur'anski ajeti o grijehu ostavljanja namaza. Uzvišeni Allah kaže Svaki čovjek je odgovoran za ono što je radio, osim sretnika. Oni će se u džennetskim bašćama raspitivati o nevjernicima. Šta vas je u sekar dovelo? Nismo, reći će. Bili od onih koji su molitvu obavljali i od onih koji su siromahe hranili – I u besposlice smo se sa besposlenjacima upuštali i sudnji dan smo poricali, sve dok nam smrt nije došla. Sura El Mudethir od 38. do 47. ajeta To su ti vjerovjesnici koje je Allah milošću svojom obasuo, potomci Ademovi i onih koje smo snuhom nosili, i potomci Ibrahimovi i Israilovi, i onih koje smo uputili i odabrali. Kada bi im se ajeti milostivog čitali, oni bi licem na tle padali i plakali, a njih smijeniše zli potomci, koji molitvu napustiše i za požudama pođoše, oni će sigurno zlo proći. Sura Merijem 58. i 59. ajet Pazi, kada duša dopre do ključnih kosti i vikne se – Ima li učača ljekara ruke? I on se uvjeri da je to čas rastanka. I noga se uz nogu savije. Toga dana će gospodaru tvome privedeni biti. Nije vjerovao, nije molitvu obavljao, nego je poricao i leđa okretao. A onda svojima bahato odlazio. Teško tebi, teško tebi. I još jednom, teško tebi teško tebi. Sura El Qiyame od 26. do 35. ajeta Hadisi o veličini grijeha ostavljanja namaza Džabir radi Allahu Anhu prenosi da je Allaho poslanik sallallahu alaihi sellem rekao Zaista je između čovjeka i širka i nevjerstva ostavljanje namaza. Hadis bilježi imam muslimu. Enes radi Allahu Anhu prenosi da je Allahu poslanih sallallahu alaihi veselem rekao Između roba i širka ne postoji ništa drugo osim ostavljanja namaza, pa koga ostavi, počinio je širk. Hadis bilježi Imam Ibn Mađe. Ibn Omer radi Allahu Anhu prenosi da je Allahov poslanih sallallahu alaihi veselem rekao Onaj ko propusti indijski namaz, kao da je izgubio svoju porodicu i imetak. Hadis bilježi imam muslim. Abdullah ibn Šekik el-Ukajli kazuje Ashabi Allahovog poslanika, sallallahu alaihi ve sellem, nisu smatrali da je ostavljanje bilo kojeg dijela nevjerstvo, osim ostavljanja namaza. Hadis bilježi imam tirmizi. Ebu Umame el-Bahili prenosi da je Allahov poslanik, sallallahu alaihi ve sellem, rekao Odrešivaće se veze karike islama jedna po jedna. Pa kad god se odreši jedna, ljudi će se prihvatiti za onu koja slijedi. Prva veza koja će se odvezati je suđenje po Allahovom zakonu, a posljednja namaz. Hadis bilježi Imam Ahmed. Moj prisni prijatelj poslanik oporučio mi je da ne činim širka Allahu, da mu nikoga ne smatram ravnim ni u čemu, pa čak ni kad bih bio iskomadan ili spaljen, da svjesno ne izostavljam propisane farz namaze, jer onaj koji to učini kod Allaha nema nikakvo obećanje da će ga čuvati i štititi. I da ne pijem alkohol, jer je on zaista ključ svakog zla. Hadis bilježi Imam Ibn Mađe. Ubade ibn Samit radi Allahu anhu prenosi da je čuo Allahovog poslanika sallallahu alihi vesellem da kaže Allah je ljudima propisao pet namaza, pa ko dođe s njima i nije ništa od njih izostavio, ima od Allaha obećanje da će ga uvesti u džennet. Ako ne dođe s njima, nema kod Allaha obećanje. Ako htjedne, kaznit ga, a ako bude htio, uvest će ga u džennet hadis bilježi imam Ebu Davud. Ovo su samo neki argumenti koji ukazuju na to da je ostavljanje namaza jedan od najvećih grijeha. Na osnovu ovoga dio islamskih učenjaka smatrao je svjesno ostavljanje samo jednog namaza dijelom koje izvodi iz islama. Stoga bi vjernik i vjernica trebali paziti na svoj namaz i ne dopustiti da ga iz bilo kojeg razloga propuste, kako se citirani argumenti ne bi odnosili na njih. Ibn Kajim kaže, muslimani se ne razilaze o tome da je namjerno izostavljanje obaveznih farz namaza toliko da prođe namasko vrijeme jedan od najvećih grijeha, te da je grijeh ostavljanja namaza veći od ubijstva, bespravnog uzimanja i metka, bluda, krađe, pijenja alkohola, te da se počinjelac tog grijeha izlaže Allahovoj kazni i srđbi i na Dunjaluku i na Ahiretu. Stav islamskih učenjaka prema onome ko ostavi namaz. U knjigama Hanefijskog mesheba često se, nakon konstatacije da je ostavljanje namaza veliki grijeh i da je takva osoba fasik, griješnik, govori o tome kako se tretira osoba koja namjerno iznemara ostavlja namaz. Rekli su hanefijski učenjaci, ako bi namirno iz nemara ostavio namaz, udara se žestokim udarcima sve dok mu ne poteče krv. U drugim knjigama spominje se da se ostavljač namaza zatvara u zatvor dok ne počne klanjati. Treba napomenuti za one koji pomisle da je hanefijski mesheb žestok i strog u vezi s ovim pitanjem da je taj mesheb u stvari najliberalniji. Bez sumnje to je pokazatelj koje mjesto u islamu zauzima namaz. Vrijednost sabahskog i kindijskog farz namaza. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem u više hadisa posebno je spomenuo bitnost sabahskog i kindijskog namaza, što nedvosmisleno ukazuje na njihovu posebnost. To ne isključuje obaveznost ostalih dnevnih farz namaza, zbog mnoštva drugih argumenata koji obavezuju insana na klanjanje svih pet vakata, ali je sigurno pokazatelj odlike ova dva namaza naspram ostalih. Kontinuirano klanjanje sabahskog i kindijskog namaza put je ka džennetu. Ebu Musa radi Allahu Anhu prenosi da je Allaho poslanik sallallahu alaihi sellem rekao Ko klanja sabah i kindiju, ući će u džennet. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Ebu Zuhair Umara ibn Ruejba radijallahu anhu prenosi da je čuo Allahovog poslanika sallallahu alaihi veselem kako kaže U vatru neće ući onaj ko je klanjao namaz prije izlaska i prije zalaska sunca. Misli se na sabah i kindiju. Hadis bilježi imam muslim. Ebu Hureyre radijallahu anhu prenosi da je Allahov poslanih sallallahu alaihi veselem rekao U bdijenju nad vama naizmjenično se smjenjuju meleci dana i meleci noći, a sastaju se na sabahskom i kindijskom namazu. Zatim se oni koji su kod vas noćili uzdižu ka nebu, pa ih Allah koji najbolje zna šta je i kako bilo, pita. U kakvom ste stanju ostavili moje robove, a oni odgovaraju. Ostavili smo ih kako klanjaju, a i zatekli smo ih kako klanjaju. Hadis bilježe imami buhari i Muslim. Džerir ibn Abdullah el-Beđeli radi Allahu anhu kazuje Bili smo kod virovjesnika sallallahu alaihi veselem, pa on pogleda u mjesec, a bila je noć punog mjeseca i reče – vi ćete u istinu vidjeti svoga gospodara kao što sada vidite ovaj mjesec i dok ga budete gledali, nećete osjetiti nikakvu poteškoću. Pa ako ikako možete, nastojte da ne budete spriječeni u obavljanju namaza prije izlaska i zalaska sunca, nego ih klanjajte, kad isbilježe imami, buhari i muslim. Ašhedu an أشهد أن محمد Rasulullah الله Opasnost izostavljanja i kindije Burejda radi Allahu Anhu prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi sellem rekao Upropaštena su dijela onome koji izostavi i kindiju kad isbilježi imam Buhari podsticanje na obavljanje sabahskog i jacijskog namaza u džematu. Hadisi Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem ukazuju nam na posebno mjesto i nagradu za obavljanje sabahskog i jacijskog namaza u džematu. Razlog je jednostavan. To su dva namaza u vremenu kada ljudi borave u svojim kućama i u kojim se odmaraju. Ko klanja sabah i jaciju u džematu, kao da je ibadetio cijelu noć. Osman ibn Affan radi Allahu anhu kazuje da je čuo Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem da je rekao Ko klanja jaci u džematu, kao da je klanjao pola noći, a koji sabah klanja u džematu, kao da je klanjao čitavu noć. Hadis bilježi imam muslim. U verziji koju bilježi Tirmizi, a prenosi je od Osmana ibn Affana radi Allahu anhu, navodi se da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao Ko bude prisustvovao jaci u džematu, ima nagradu kao da je u namazu probdio pola noći, a ko jaciju i sabah klanja u džematu, kao da je čitavu noć probdio u namazu. Hadis bilježi imam tirmizi. Ebu Hureyre radi Allahu anhu prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi veselem rekao Kada bi ljudi znali kakve ih nagrade očekuju za jaciju i sabah, dolazili bi na njih pa makar pužući. Hadis bilježe imami, buhari i muslim. Najteži namaz licemirima Ebu Hureyre radi Allahu Anhu prenosi da je Allaho poslanik sallallahu alaihi veselem rekao Za licemjere nema težih namaza od sabahskog i jacijskog. A kad bi samo znali šta se u njima nalazi i kakve ih nagrade čekaju za to, dolazili bi na njih, pa makar pužući. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Stoga ćemo naći da se u hadisima Allahovog poslanika, sallallahu alaihi sellem, posebne nagrade obećavaju osobama koje kontinuirano klanjaju namaz u džematu. Namaz u džematu vrijedniji je od pojedinačnog 27 puta. Ibn Omer radijallahu anhu prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi veselem rekao Namaz obavljen u džematu bolji je i vrijedniji 27 puta od namaza koji se klanja pojedinačno. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Ebu Hureyre radijallahu anhu prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi veselem rekao Namaz koji čovjek klanja u džematu bolji je od onog koji klanja u svojoj kući ili na tržnici više od 25 puta. To je zato što će onaj ko propisno i potpuno uzme abdest i ode u džamiju, a jedini razlog zbog kojeg je izašao bude namaz, sa svakim korakom koji napravi biti uzdignut za jedan stepen i bit će mu oprošten jedan grijeh. Kada klanja namaz, sve dok je u džamiji i dok ne izgubi abdest, Meleci će na njega neprestano donositi salavat, govoreći Gospodaru, oprosti mu, gospodaru, smiluj mu se. On će biti u namazu sve dok bude iščekivao namaz. Hadis bilježe imami Buhari i muslimu. al quranu wal-Furqan ilayhi tunsitu al-akwan wa fihi tu'attaru al-akwan Vrijednost namaza u džematu Namaz u džematu donosi mnoge koristi društvu. Slijepac nije dobio dozvolu olakšicu da izostaje iz džemata. Ebu Hureyre radi Allahu Anhu prenosi da je slijepac došao vjerovjesniku sallallahu alaihi sellem i rekao mu Allahu poslaniče, ja nemam vodiča koji bi me doveo do džamije, pa je od poslanika sallallahu alaihi veselem tražio da mu dozvoli klanjati u kući, što je on i učinio. Kad je slijepac pošao, poslanik sallallahu alaihi veselem pozva ga i upita. Čuješ li ezan? Čujem, odgovori on. Onda mu se odazovi, reče mu poslanik sallallahu alaihi veselem. Hadis bilježi imam muslim. Ibn Ummu Mektum, radi Allahu Anhu, koji je bio mu jezin Allahovog poslanika, rekao je O Allahov poslaniče, u istinu u Medini ima dosta otrovnih gmizavaca i zvijeri. Poslanik, salallahu alihi vasallam, reče mu Ako čuješ, hajja ala salah, dođite na namaz, hajja ala felah, dođite na spas, odazovi se i dođi. Hadis bilježi Imam Ebu Davud. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem razmišljao je da popali kuće onima koji ne dolaze u džemat. Ebu Hureyre radijallahu anhu prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Tako mi onoga u čijoj je ruci moja duša, htio sam narediti da se sakupe drva, zatim da se prouči ezan za namaz i da nekom čovjeku naredim da ga predvodi, a da onda odem do ljudi koji ne prisustuju namazu u džematu, pa da popalim njihove kuće. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Namaz u džematu je put upute. Ibn Mesud radi Allahu Anhu rekao je Koga raduje i veseli da sutra uzvišenog Allaha sretne kao musliman, neka dobro vodi računa o ovim namazima, kad god se na njih iz džamija pozivam. Uistinu je uzvišeni Allah vašem vjerovjesniku propisao uputu i njene puteve, a i namazi se ubrajaju u to. Kad biste vi klanjali namaz u svojim kućama, kako to već čini onaj ko klanja u svojoj kući, tada biste napustili sunnet svoga poslanika, salallahu alaihi vasallam, a ako napustite njegov sunnet, zalutaćete. Vidio sam da između nas namaz u džematu nije izostavljao niko osim očiti munafik, čije je licemjerstvo bilo opće poznato. Ponekad je na zajednički namaz čovjek znao biti donesen između druge dvojice ljudi koji bi ga pridržavali kako bi stao u saf. Hadis bilježi imam muslim. Šeitan je savladao one koji ne klanjaju u džematu. Ebu Derda radijallahu anhu prenosi da je čuo Allahovog poslanika sallallahu alaihi sellem kako kaže Ako trojica ljudi, bilo da su u selu ili pustom i nenaseljenom predijelu, ne uspostave namaz u džematu, takve je šeitan već savladao. Zato se držite džemata, jer u istinu vuk jede ovcu koja se odvoji od stada. Hadis bilježi imam Ebu Davud. Na osnovu spomenutih argumenata zaključujemo da je namaz u džematu legitiman badet, za čije se obavljanje obećavaju ogromne nagrade. Neki učenjaci zastupali su stav da je punoljetnim muškarcima koji čuju učenje zana bez pojačala i mikrofona obaveza obavljanje namaza u džematu. O tom pitanju najmanje se može reći da je to ibadet na visokom stepenu pohvalnosti. A zbog činjenice da je bilo onih koji su smatrali da je to obaveza, vjernik bi se trebao truditi da bude što redovniji u džematu. Vrijednost pritvrđenih sunneta koji se klanjaju prije ili nakon propisanih farz namaza. Iz svakodnevne prakse Allahovog poslanika, salallahu alaihi sellem, vidljivo je da je posebnu pažnju posvećivao pritvrđenim sunnetima – to jest 12 rekata dobrovoljnog namaza koji se klanjaju uz pet propisanih namaza, pa je za njihovo redovno obavljanje obećao velike nagrade. Postoji više mišljenja kod islamskih učenjaka o tome koji sunneti spadaju u 12 potvrđenih rekata za koje se obećavaju posebne nagrade. Potvrđeni sunneti po odabranom mišljenju jesu dva rekata prije sabahskog farza, četiri prije i dva nakon podnevnog, te po dva nakon akšamskog i jacijskog. Nagrada onome ko ustraje na 12 rekata potvrđenih sunneta. Kuća u džennetu onome ko ustraje u obavljanju potvrđenih sunneta. Majka pravovjernih Ummu Habiba Remla bint Ebu Sufjan radijallahu anha prenosi da je čula Allahovog poslanika sallallahu alaihi veselem kako kaže – Nema ni jednog pokornog muslimana koji svaki dan uzvišenom Allahu klanja 12 rekata na file, dobrovoljnog namaza, mimo farzova, a da mu Allah zbog toga neće sagraditi kuću u džennetu. Ili je rekao, a da mu neće biti sagrađena kuća u džennetu. Hadis bilježi imam muslim. Ibn Omer radi Allahu anhu kazuje, Klanjao sam sa Allahovim poslanikom, salallahu alaihi sellem, dva rekata prije i dva rekata nakon podnevnog farz namaza, dva rekata nakon džume, te po dva nakon akšamskog i jacijskog farz namaza. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Posebnost dva rekata sabahskog sunneta. Sabahski sunnet na najvišem je stepenu potvrđenosti bitnosti kada je u pitanju 12 rekata potvrđenih sunneta. Taj namaz odlikuje se nad svim drugim nafilama po nekoliko stvari. Allahov poslanih salallahu alaihi ve sellem posjećivao je posebnu pažnju sabahskom sunnetu. A iša radi Allahu anha rekla je, vjerovjesnik salallahu alaihi ve sellem ni u jednom dobrovoljnom namazu nije vodio više računa nego o dva rekata sabahskog sunneta. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. A iša radijallahu anha prenosi da vjerovjesnik sallallahu alaihi ve sellem nije propuštao klanjati četiri rekata sunneta prije podnevnog farza, ni dva rekata sunneta prije sabahskog farza. Hadis bilježi imam Buhari. Dva rekiata sabahskog sunneta bolja su od čitavog dunjaluka. A iša radijallahu anha prenosi da je vjerovjesnik sallallahu alaihi veselem rekao Dva rekiata sabahskog sunneta bolja su od čitavog dunjaluka i svega što je na njemu. Hadis bilježi imam muslim. U drugoj verziji navodi se Dva rekiata sabahskog sunneta draža su mi od čitavog dunjaluka – Ebu Abdullah Bilal ibn Rebah radi Allahu Anhu poslanikov salallahu alaihi veselem u jezin kazuje da je jednom prilikom došao kod Allahovog poslanika salallahu alaihi sellem kako bi ga obavijestio da je nastupilo vrijeme sabah namaza. Međutim, Aisha radi Allahu Anha zadržala ga je pitajući ga o nečemu, pa on sve dok se nije dobro razdanilo nije uspio uraditi ono zbog čega je došao. Tek kad je Aisha završila, Bilal je obavijestio poslanika sallallahu alaihi veselem da je vrijeme da klanjaju i to je ponovio više puta. No Allahov poslanik sallallahu alaihi veselem još nije bio izašao na namaz. Kad je konačno došao, prisutnim ljudima predvodio je sabah namaz, nakon čega mu je Bilal, pravdajući se, rekao da ga je Aisha radi Allahu anha zadržala sve dok se nije gotovo razdanilo – pitajući ga o nečemu što ju je zanimalo, a da je i vjerovjesnik došao u džamiju kasnije nego inače. Vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem reče: Klanjao sam dva rekata sabahskog sunneta, a Bilal uzvrati. Ali Allahov poslaniče, bilo se gotovo razdanjilo. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem tada reče: Da se razdanilo i više nego što jest, Klanjao bih ih što mogu potpunije i ljepše. Kad ih bilježi imam muslim. Nikad ih nije izostavljao ni kod kuće ni na putu. Onaj koji ih ne uspije klanjati prije farza, naklanjaće ih nakon farza ili izlaska sunca. Pohvalno je da se ta dva rekiata klanjaju kratko. Pohvalno je da se na prvom rekiatu nakon fatihe prouči sura El Kafirun – قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ أَنَا دُرُغُمْ الْإِخْلَاسِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ Podnevni sunneti Kada je riječ o dobrovoljnim namazima koji se klanjaju uz podnevni farz, postoji više vjerodostojnih predaja koji nam ukazuju na to da postoji nekoliko varijanti njihovog klanjanja. Dva rekata prije farza i dva poslije četiri rekata prije farza i dva poslije, varijanta 12 rekata potvrđenih sunneta, četiri rekata prije farza i četiri poslije. Ibn Omer radi Allahu Anhu kaže Klanjao sam sa Allahovim poslanikom sallallahu alaihi sellem dva rekata prije i dva rekata nakon podnevnog farz namaza. Hadis bilježe imami Buhari i Muslimu. A iša radi Allahu Anha prenosi da vjerovjesnik sallallahu alaihi ve sellem nije izostavljao četiri rekata prije podnevnog farza. Hadis bilježi imam Buhari. A iša radi Allahu Anha rekla je, vjerovjesnik sallallahu alaihi ve sellem u mojoj bi kući prije podne namaza klanjao četiri rekata sunneta, a nakon toga bi otišao da ljudima predvodi podne namaz – a potom bi se vratio i opet klanjao dva rekeata. Isto tako ljudima bi predvodio akšam namaz, nakon čega bi se vratio i u mojoj kući klanjao dva rekeata sunneta. Predvodio bi ljudima i jacijski namaz, pa bi ušao u moju kuću i klanjao dva rekeata sunneta. Hadis bilježi imam muslim. Umu Habiba radijallahu anha prenosi da je Allaho poslanik sallallahu alaihi vselem rekao – Allah je džehennemskoj vatri zabranio onoga ko ustrajno bude klanjao četiri rekiata sunneta prije i četiri rekiata poslije podnevnog farza. Hadis bilježe imami Ebu Davud i Tirmizi. Abdullah ibn Saib radijallahu anhu prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi sellem nakon što je sunce prešlo polovinu neba klanjao četiri rekiata sunneta prije podnevnog farza, a zatim rekao – To je vrijeme u kojem se otvaraju nebeske kapije, pa volim da mi se u tom trenutku uzdignu dobra dijela. Hadis bilježi imam tirmizi. A iša radi Allahu Anha prenosi da bi vjerovjesnik sallallahu alaihi sellem klanjao četiri rekiata sunneta nakon podnevnog farza ako ih ne bi klanjao prije. Hadis bilježi imam tirmizi. U vjerodostojnim predajama navodi se da se mogu klanjati dva ili četiri rekata prije ik indijskog farza, dok se nakon njega ne klanjaju dobrovoljni namazi, sve dok sunce ne zađe. I to je period u kojem je zabranjeno klanjati opću na filu. Spomenute na file od dva ili četiri rekata prije ik indijskog farza ne potpadaju pod potvrđene sunete iz grupe 12 rekata. Ako se klanjaju dva rekata prije ikindijskog farza, to se može učiniti s nijetom pozdrava džami, tehijetul mesčid, ili s općim nijetom klanjanja dva rekiata koji se klanjaju između svakog ezana i kameta. Ibn Omer radijallahu anhu prenosi da je vjerovjesnik sallallahu alaihi veselem rekao Allah se smilovao osobi koja prije ikindijskog farza klanja četiri rekiata. Hadis bilježe imami Ebu Davud i Tirmizi. Akšamski sunnet prije i nakon farza. Sunnet Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem potvrđuje da je prije akšamskog farza dozvoljeno klanjati dva rekeata na file, a koji nisu sastavni dio 12 potvrđenih rekata i da se nakon akšamskog farza klanjaju dva rekeata na file, koji su sastavni dio 12 potvrđenih rekata. Ibn Omer radijallahu anhu kazuje Klanjao sam sa Allahovim poslanikom sallallahu alaihi veselem dva rekiata prije i dva rekiata nakon podnevnog farz namaza, dva rekiata nakon džume, dva nakon akšamskog i dva nakon jacijskog farza. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. A Iša radijallahu anha rekla je Vjerovjesnik sallallahu alaihi veselem u mojoj bi kući prije podne namaza klanjao četiri rekata sunneta, a nakon toga bi otišao da ljudima predvodi podne namaz, a potom bi se vratio i opet klanjao dva rekata. Isto tako ljudima bi predvodio akšam namaz, nakon čega bi se vratio i u mojoj kući klanjao dva rekata sunneta. Predvodio bi ljudima i jacijski namaz, pa bi ušao u moju kuću i klanjao dva rekata sunneta. Hadis bilježi imam muslim. Abdullah ibn Mugafel radi Allahu Anhu prenosi da je vjerovjesnik sallallahu alaihi ve sellem rekao Klanjajte prije akšamskog farza. Treći put je rekao Ko hoće, strahujući da će ljudi smatrati njihovo klanjanje obaveznim. Hadis bilježi imam Buhari. Enes radi Allahu Anhu kaže Vidio sam stare i ugledne ashabe kako se natječu ko će stati iza stubova kako bi klanjao sunnete prije akšamskog farza. Hadis bilježi Imam Buhari. Enes radi Allahu Anhu rekao je U vrijeme Allahovog poslanika, sallallahu alaihi sellem, klanjali smo dva rekeata namaza nakon što bi izašlo sunce, a prije akšamskog farza. Muhtar ibn Fulful upita ga. A je li ih klanjao poslanik, salallahu alaihi veselem? A on odgovori. Viđao nas je kako ih klanjamo i nije nam to ni naredio ni zabranio. Hadis izbilježi imam muslim. Enes radi Allahu anhu kazuje. Biri smo u Medini, pa kad bi mu jezin proučio ezan za akšam namaz, ashabi bi požurili da stanu naspram džamijskih stubova, pa bi klanjali dva rekiata sunneta prije farza. Ako bi neki stranac ušao u džamiju, pomislio bi da je namaz već obavljen zbog mnoštva onih koji su klanjali ta dva rekiata. Hadis bilježi ima muslim. Jacijski sunnet prije i nakon farza. Prije jacijskog farza, kao što je preneseno u vjerodostojnim predajama, mogu se klanjati dva rekiata dobrovoljnog namaza, zbog općenitosti hadisa koji govore o tome da se između svakog ezana i kameta mogu klanjati dva rekiata koji ne spadaju u 12 rekiata potvrđenih sunneta i dva rekiata nakon jacijskog farza koji spadaju u potvrđene sunnete. Ako je osoba raspoložena i ima vremena prije jacijskog farza, može klanjati i više od dva rekiata, jer je to vrijeme u kojem je dozvoljeno klanjati dobrovoljni namaz. Ibn Omer radijallahu anhu kaže Klanjao sam sa Allahovim poslanikom, salallahu alihi vasallam, dva rekata prije i dva nakon podnevnog farza maza, dva nakon džume, dva nakon akšamskog farza i dva nakon jacijskog. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Abdullah ibn Mugafel radi Allahu anhu prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi sellem rekao Između svaka dva ezana je namaz, između svaka dva ezana je namaz, između svaka dva ezana je namaz. A treći put dodao je, za onoga ko želi. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Riječi poslanika između svaka dva ezana je namaz, odnose se na opću na filu između ezana i kameta. Nekoliko propisa vezanih za potvrđene sunnete. Vrijednije je da se potvrđeni suneti klanjaju kod kuće nego u džamiji. S tim da ako bi se klanjali u džamiji, time se ne bi napravio nikakav prekršaj. Prenosi Zaid ibn Sabit radi Allahu Anhu da je virovjesnik sallallahu alaihi veselem rekao O ljudi, klanjajte u svojim kućama. U istinu je najbolji onaj namaz koji čovjek klanja u svojoj kući, osim obaveznih namaza. Hadis bilježe imami, Buhari i Muslim. Ibn Omer radi Allahu Anhu prenosi da je virovjesnik sallallahu alaihi veselem rekao Klanjajte neke dobrovoljne namaze i u svojim kućama, nemojte ih pretvarati u mezarija. Hadis bilježe imami, Buhari i Muslim. Od Džabira radi Allahu Anhu prenosi se da je Allahov poslanik sallallahu alaihi veselam rekao Kada neko od vas klanja namaz u džamiji, neka dio namaza klanja i u svojoj kući, jer u istinu će Allah u kući zbog njegovog namaza dati veliko dobro hadis bilježi imam muslim. Svaka nafila koja se klanja prije farza može se klanjati od nastupanja namaskog vremena sve do učenja i kameta za farz namaz, dok se svaka nafila koja se klanja nakon farza može klanjati nakon farza sve do predistek namaskog vremena. Rekao je Ibn Kudame, vrijeme svakog dobrovoljnog namaza koji se klanja prije farza počinje nastupanjem namaskog vremena, pa sve dok se ne počne klanjati farz namaz. A vrijeme svakog dobrovoljnog namaza koji se klanja nakon farza počinje od završetka farz namaza pa sve do pred istek namaskog vremena. Ako se desi da osoba koja ima naviku stalno klanjati potvrđene sunnete bude spriječena da ih obavi u njihovom propisanom vremenu, može ih naklanjati naknadno. Aisha radijallahu anha prenosi da bi vjerovjesnik sallallahu alaihi sellem klanjao četiri rekiata sunneta nakon podnevnog farza, ako ih ne bi klanjao prije. Hadis bilježi imam tirmizi. Na fila koju vjernik klanja nakon farza treba biti odvojena od obaveznog namaza zikrom, govorom, pomjeranjem smjesta, izlaskom iz džamije. Omer ibn Ata pripovjeda da ga je Nafi ibn Džubeir poslao do Saiba, sina Nemirove sestre, da ga upita o nečemu što je Muavija vidio da Saib praktikuje u namazu, pa mu je Saib rekao. Da, klanjao sam s njim džuma namazu u Maksuri, pa kad je imam predao selam, ustao sam i odmah na tom mjestu klanjao na file. Nakon što je Muavija ušao u kuću, poslao je pomene i rekao mi – nikad više nemoj uraditi onako kako si sad postupio. Nakon što klanjaš farz džuma namaza, nemoj odmah pristupiti klanjanju drugog namaza, sve dok ne progovoriš ili se ne pomjeriš s mjesta na kojem si klanjao, jer nam je u istinu Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem tako naredio da ne spajamo namaz s namazom, nego da između njih makar progovorimo ili izađemo kad isbilježi imam muslim. Ako čovjek čuje učenje i kameta za farz namaz, neće početi klanjati na filu. Ebu Hureyre radi Allahu Anhu prenosi da je vjerovjesnik salallahu alaihi veselem rekao Kada se prouči kamet za namaz, ne treba klanjati ni jedan drugi namaz osim onog za koji je i kamet proučen. Hadis bilježi imam muslim. Kada je insan na putu, Pohvalno je da izostavi potvrđene sunete osim sabahskih i vitr namaza, za koje smo prethodno rekli da ih poslanih salallahu alaihi sellem nikad nije izostavljao. Sunneti džuma namaza Osobi koja dođe na džumu prije nego što sjedne u džamiji, bez obzira na to kad je došla, propisano je da klanja dva rekeata, tehijetul mesčid, potom, ako ima volje, može klanjati opću na filu sve dok imam ne počne s hutbom. A kada je riječ o dobrovoljnom namazu nakon džume, vjerodostojne predaje potvrđuju da se mogu klanjati dva ili četiri rekiata, dok ponavljanje podnje namaza nakon džume nema nikakvo utemeljenje u sunnetu Allahovog poslanika. Ebu Hureyre radi Allahu Anhu prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi veselem rekao – Kada neko od vas klanja džuma namaz, neka nakon njega klanja četiri rekiata na file. Hadis bilježi ima muslim. Ibn Omer radijallahu anhu prenosi da vjerovjesnik sallallahu alaihi sellem nakon džumanskog farza ne bi klanjao na filu sve dok ne bi došao kući, pa bi onda klanjao dva rekiata. Hadis bilježi imam muslim. Određen broj učenjaka pokušao je razriješiti prividnu koliziju između ova dva hadisa, pa su rekli da se hadis Ebu Hureyri radijallahu anhu odnosi na onoga ko će sunnet nakon džuma namaza klanjati u džamiji, dok se hadis Ibn Omera radijallahu anhu odnosi na onoga ko će ga klanjati kod kuće. Treba naglasiti da je bilo učenjaka koji su ova dva hadisa shvatili na način da insan ima dvije mogućnosti – kako da klanja na filu nakon džume, pa može klanjati dva ili četiri rekata, bez obzira na to hoće li to biti u kući ili u džamiji. Vrijednost jutarnje na file, duha namaza. Postoji više vjerodostojnih hadisa koji govori o vrijednosti jutarnje na file, to jest duha namaza. Oporuka Allahovog poslanika. Ebu Hureyre radi Allahu Anhu kaže – Moj prisni prijatelj Muhammed, sallallahu alaihi ve sellem, oporučio mi je da u svakom mjesecu postim tri dana, da klanjam dva rekiata duha namaza i da klanjam vitr namaz prije nego što odem spavati. Hadis bilježe imami, buhari i muslim. Zamjena za svakodnevnu sadaku na zglobove ljudskog tijela. Ebu Zer radijallahu Anhu prenosi da je vjerovjesnik sallallahu alaihi veselem rekao U svakom danu u kojem osvanete na svaki zglob i kost svog tijela trebate podijeliti sadaku. U istinu je sadaka svaki izgovoreni tesbih Subhanallah, Tahmid, Elhamdulillah, Tehlil, La ilaha illallah, Tekbir, Allahu Ekber. Sadaka je naređivanje da se čini dobro, odvraćanje od činjenja zla, a sve to zamjenjuje i nadoknađuje klanjanje dva rekiata duha namaza. Hadis bilježi ima muslim. A iša radi Allahu Anha kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem klanjao bi četiri rekiata duha namaza, pa bi dodavao onoliko rekiata koliko je Allah htio hadis bilježi ima Muslim. Fahita bint Ebu Talib radijallahu anha, poznatija kao Ummu Hani, kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem ušao je u moju kuću na dan kad je oslobođena Mekka, okupao se i klanjao osam rekata. Nikad nisam vidjela lakši, brži namaz od toga, s tim što je upotpunjavao ruku i seđdu. Hadis bilježe imami, Buhari i Muslim. Nekoliko osnovnih propisa vezanih za duha namaz. Klanja se u periodu od izlaska sunca, 15 minuta nakon izlaska, sve do predpodne namaz, 15 minuta prije. Može se klanjati svakim danom, čak i na putu. Broj rekata nije preciziran, nego se klanja shodno raspoloženju i vremenu koje imamo na raspolaganju, a minimalno dva rekata. Ako se klanja više od dva rekata, najljepše je da to bude dva po dva, to jest klanjaju se dva rekata, potom se preda selam, potom dva rekata, pa se opet preda selam. Kur'an se uči u sebi. Klanja se pojedinačno, a dopušteno je ponekad i u džematu. Ne postoji poseba nijet, ono što je u ljudskom srcu od želje da klanja jutarnju na filu dovoljno je. Vrijednost noćnog namaza Noćni namaz u islamu ima poseban status. Iščitavajući životopis Allahovog poslanika sallallahu alaihi veselem, možemo jasno primijetiti da je noćnoj na fili pridavao posebnu pažnju – jer ona ostavlja poseban trag na klanjača i njegovo srce. Rekao je uzvišeni Allah, O ti umotani, probdi noć osim maloga dijela, polovinu njezinu ili malo manji od nje, ili malo više od nje, i izgovaraj Kur'an paživo. Mi ćemo ti doista teške riječi slati. Ta ustajanje noću, zaista jače djeluje i izgovara se jasnije, a ti danju doista imaš mnogo posla. Sura El Muzemil od prvog do sedmog ajeta I probdi dio noći u molitvi, to je samo tvoja dužnost. Gospodar tvoj će ti na onom svijetu hvale dostojno mjesto darovati. Sura El Isra, 79. ajet Noću su malo spavali. Sura Ezarijat, 17. ajet. Najbolji namaz nakon farz namaza. Ebu Hureyre radi Allahu Anhu prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi veselem rekao Najbolji post nakon Ramazanskog jeste post u Allahovom mjesecu Muharremu, a najbolji namaz nakon propisanih farz namaza jeste noćni namaz hadis bilježi imam muslim. Abdullah ibn Amr ibn As radi Allahu Anhu prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi sellem rekao Najdraži post Allahu jeste Davudov post, a najdraži namaz mu je Davudov namaz. Davud je spavao pola noći, trećinu je provodio u namazu, a preostalu šestinu opet spavao jedan bi dan postio, a drugi dan ne bi. Hadis bilježi ima muslim. Ibn Mesud radi Allahu Anhu prenosi, neko je pred virovjesnikom, salallahu alaihi sellem spomenuo čovjeka koji je prespavao čitavu noć sve do svanuća, pa je virovjesnik, salallahu alaihi sellem rekao, tom se čovjeku šeitan pomokrio u uši ili je rekao u uho. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Razlog vedrine i elana Ebu Hureyre radi Allahu Anhu prenosi da je Allahov poslanik salallahu alaihi veselem rekao Kada neko od vas zaspi, šeitan mu na potiljku sveže tri čvora i po svakom lupne govoreći Pred tobom je duga noć, samo ti lezi i spavaj. Ako se probudi, i spomene uzvišenog Allaha, jedan čvor se odriši. Ako uzme abdest, odriši se i drugi, a ako klanja, odriši se i treći, pa osvane vedar i pun elana. A u suprotnom osvane mrzovoljan i lijen, bilježe Buhari i Muslim. Ebu Hureyre radi Allahu Anku prenosi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi veselem rekao – Allah se smilovao čovjeku koji u noći ustane, pa klanja i probudi svoju suprugu, a ako ona ne htjedne ustati, on joj lice poprska vodom. Allah se smilovao i ženi koja u noći ustane, pa klanja i probudi svoga muža, a ako on ne htjedne ustati, ona mu vodom poprska lice. Hadis bilježi imam Ebu Davud. Ebu Hureyre i Ebu Sejd radi Allahu Anhum prenose da je Allahu poslanik sallallahu alaihi sellem rekao Kada čovjek u noći probudi svoju porodicu, pa klanjaju dva rekiata pojedinačno ili zajedno, takvi budu upisani među one koji Allaha često spominju. Hadis bilježi imam Ebu Davud. A iša radi Allahu Anha rekla je Vjerovjesnik sallallahu alaihi ve sellem noću bi toliko klanjao da bi mu otekle noge, pa sam ga upitala, Allahov poslaniče, zašto tako postupaš, a tebi su već oprošteni propusti koje si počinio i koje ćeš počiniti? A on reče, a zar da ne budem zahvalni rob? Bilježe Buhari i Muslim. Alija radi Allahu Anhu prenosi da je vjerovjesnik sallallahu alaihi ve sellem jedne noći došao njemu i Fatimi radi Allahu Anha pa ih upitao A zar ne klanjate? Bilježe Buhari i Muslim Svojstven uzoritim vjernicima Salim, sin Abdullaha ibn Omera ibn Hataba radi Allahu Anhu od svog oca prenosi da je Allaho poslanih sallallahu alaihi veselem rekao Divan li je čovjek Abdullah još samo kad bi klanjao noću Salim dalje kazuje Nakon toga Abdullah noću nije spavao, osim vrlo malo. Bilježe Buhari i Muslim. Abdullah ibn Amr ibn As radijallahu anhu prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: O Abdullahu, nemoj biti poput tog i tog čovjeka koji je klanjao noćni namaz, a zatim tu praksu zanemario. Bilježe Buhari i Muslim. Razlog ulaska u džennet Abdullah ibn Selam radi Allahu Anhu prenosi da je vjerovjesnik sallallahu alaihi ve sellem rekao O ljudi, širite selam, dijelite hranu i klanjajte noću dok drugi ljudi spavaju, pa ćete spokojno ući u džennet. Hadis bilježi imam tirmizi. Klanja se dva po dva rekata – Ibn Omer radi Allahu Anhu prenosi da je vjerovjesnik sallallahu alaihi sellem rekao Noćni namaz klanja se dva po dva rekata, a kad se pobojiš da će nastupiti zora, klanjaj jedan rekat vitra. Bilježe Buhari i Muslim. Ibn Omer radi Allahu Anhu rekao je Vjerovjesnik sallallahu alaihi sellem klanjao bi noćni namaz dva po dva rekata, a završio bi ga jednim rekatom vitr namaza. Bilježe Buhari i Muslim. Umjerenost između noćnog namaza i spavanja. Enes radi Allahu Anhu rekao je, Allahu poslanih sallallahu alaihi sellem ponekad je znao tako dugo ne postiti u jednom mjesecu da bismo pomislili da u njemu neće postiti ni jedan dan, a ponekad bi u nekom mjesecu toliko postio da bismo pomislili da u njemu neće prekidati post. Ako si želio, mogao si ga vidjeti noću kako klanja, ali si ga isto tako mogao vidjeti kako spava. Bilježi imam Buhari. Poslanik nije klanjao više od 11 rekata noćnog namaza. A iša radi Allahu Anha prenosi da bi Allaho poslanik sallallahu alaihi ve sellem klanjao 11 rekata noćnog namaza, a sečda koju bi učinio na svakom rekatu prije nego što bi podigao glavu, trajala bi onoliko koliko je nekome od vas potrebno da prouči 50 ajeta. Prije sabahskog farza klanjao bi dva rekata sunneta, a zatim bi malo prilegao ispruživši se na desnu stranu i tako ostao dok se ne bi pojavio mu jezin. Bilježi Buhari. A iša radi Anha također je rekla – Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem ni u Ramazanu, ani mimo njega ne bi klanjao više od 11 rekata noćnog namaza. Klanjao bi 4 rekata. A ne pitaj kako su dugi ili lijepi bili. Nakon toga klanjao bi još 4. A ne pitaj kako su dugi ili lijepi bili. Zatim je klanjao 3 rekata. A ja ga upitah Allahu poslaniče, spavaš li ti prije nego što klanjaš vitr namaz? A on mi odgovori, o iša, moje oči spavaju, ali srce ne. Bilježe Buhari i Muslim. Posljednja trećina noći, najbolje vrijeme za noćni namaz. A iša radi Allahu Anha prenosi da bi vjerovjesnik sallallahu alaihi ve sellem spavao u prvom dijelu noći, a pred kraj noći ustao bi i klanjao. Bilježe Buhari i Muslim. Od Ebu Hureyri radi Allahu Anhu prenosi se da je poslanik sallallahu alaihi veselem rekao Svake večeri u posljednjoj trećini noći naš gospodar spušta se na dunjalučko nebo i govori Ko mi dovi, pa da mu se odazovem, ko od mene nešto traži, pa da mu dadnem, ko traži oprost, pa da mu oprostim. Bilježe Buhari i Muslim. Ibn Mesud radi Allahu Anhu kaže Jedne noći klanjao sam s vjerovjesnikom sallallahu alaihi ve sellem, pa je toliko odužio stajanje u namazu da sam pomislio učiniti nešto loše. Prisutni ga upitaše, šta si mislio učiniti? A on odgovori, mislio sam sjesti i ostaviti ga bilježe Buhari i Muslim. Dužina poslanikovog, salallahu alaihi sellem, noćnog namaza. Huzeyfe radi Allahu anhu pripovjeda. Jedne noći klanjao sam s vjerovjesnikom, salallahu alaihi sellem, pa je namaz počeo učenjem sure El Bekare. Pomislio sam, učinit će ruku nakon stotinu proučenih ajeta. Ali je nastavio. Tada sam pomislio, na dva će rekiata proučiti suru, ali je nastavio. Pomislio sam, učinit će ruku nakon što je čitavu prouči. Ali on poče učiti suru En-Nisa i prouči je, pa suru Alu-Imran i prouči je. Učio je tako da se svaki harf raspoznavao. Kad bi proučio ajetu u kojem se slavio Allah, i on bi rekao Subhanallah. Kad bi proučio ajet u kojem se nešto moli, i on bi zamolio. A kad bi proučio ajet u kojem se utječe Allahu od nečega, i on bi se utjecao. Potom je učinio ruku i počeo govoriti. Subhane rabbil azim, neka je slava mom veličanstvenom gospodaru. Njegovo pregibanje potrajalo je koliko i stajanje. Zatim je rekao, Semi Allahu li men hamide, Rabbena lekel hamd. Čuje Allah onoga komu zahvaljuje. Gospodaru naš, tebi pripada zahvala. Potom je dugo stajao, približno onoliko koliko je ostao na ruku. Nakon toga učinio je seđdu i rekao Subhane rabbi el ala Subhane rabbi el ala Neka je slava mom uzvišenom gospodaru. Dužina njegove sečde bila je približna dužini njegovog stajanja. Hadis bilježi imam muslim. Džabir radi Allahu Anhu kaže Allahov poslanik sallallahu alaihi veselem upitan je o tome koji je namaz najbolji – pa je odgovorio, onaj u kojem se dugo iskrušeno stoji. Bilježi ima muslim. Prilika da naša dova bude primljena. Prenosi Ebu Hureyre radi Allahu Anhu da je Allahov poslanik salallahu alaihi veselem rekao Naš uzvišeni gospodar svake večeri spušta se na zemaljsko nebo u posljednjoj trećini noći i govori Kome moli pa da mu se odazovem, ko nešto traži, pa da mu dam, ko od mene oprosta traži, pa da mu oprostim. Bilježe Buhari i Muslim. Džabir radi Allahu Anhu kaže da je čuo Allahovog poslanika sallallahu alaihi sellem da je rekao Zaista u noći postoji jedan trenutak ako musliman u njemu zamoli uzvišenog Allaha za nešto, Bilo da je riječ o nekom dunjalučkom ili ahiretskom dobru, uistinu će mu to Allah i dati. Taj trenutak postoji u svakoj noći. Bilježi muslim. Lijepo je početi noćni namaz s dva kratka rekata. Ebu Hureyre radi Allahu Anhu prenosi da je vjerovjesnik sallallahu alaihi veselem rekao Kada neko od vas ustane u noći, želeći klanjati noćni namaz, neka ga počne s dva kratka rekata. Bilježi ima muslim. A iša radi Allahu Anha kaže Kad bi Allahov poslanik, salallahu alaihi sellem, ustao u noći s namirom da klanja noćni namaz, počeo bi ga klanjanjem dva kratka rekata. Bilježi imam muslim. Ko propusti vitr namaz, klanjaće ga po danu rekat više od broja koji uobičava klanjati – A iša radi Allahu Anha rekla je Kad bi Allahov poslanik, salallahu alaihi veselem, zbog bolesti ili nekog drugog razloga propustio noćni namaz, onda bi u danu klanjao 12 rekata namaza. Hadis bilježi ima muslim. Koga nadvlada drijemež, bolje mu je da legne i odmori. A iša radi Allahu Anha prenosi da je vjerovjesnik, salallahu alaihi veselem, rekao – Kada se nekome od vas pridrijema za vrijeme namaza, neka legne i odspava dok ga drijemež ne prođe. Jer ako budete klanjali dok ste pospani, može se desiti da će neko od vas sebe vrijeđati umjesto da traži oprost. Biježe Buhari i Muslim. Ebu Hureyre radi Allahu Anhu prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi veselem rekao Ako neko od vas ustane noću želeći klanjati noćni namaz, pa prilikom učenja Kur'ana bude zamuckivao i ne bude znao šta izgovara, neka legne da odmori. Hadis bilježi ima muslim. Pohvalnost klanjanja teravih namaza u Ramazanu Od vremena Allahovog poslanika, salallahu alaihi sellem, do današnjeg dana, praksa muslimana u cijelom svijetu tokom Ramazana jeste obavljanje teravih namaza u džematu. Više vjerodostojnih hadisa potvrđuje vrijednost ove nafile. Ebu Hureyre radi Allahu Anhu prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi veselem rekao Ko provede Ramazan, klanjajući, vjerujući i nadajući se Allahovoj nagradi, bit će mu oprošteni prošli grijesi. Bilježe Buhari i Muslim. Kada su ashabi nakon zajedničkog teravih namaza zatražili od poslanika sallallahu alaihi veselem da im klanja i ostatak noći, on je odgovorio. Onome ko klanja teravih namaz u potpunosti s imamom, sve dok on ne završi, bit će upisana nagrada kao da je klanjao cijelu noć. Hadis bilježi imam tirmizi. Vrijednost prvog safa te naredba o popunjavanju i poravnavanju safova – U jednom od prethodnih poglavlja govorili smo o vrijednosti namaza obavljenog u džematu. Sada ćemo spomenuti nekoliko argumenata koji ukazuju na posebnu vrijednost prvog safa kada se namaz obavlja u džematu, te druge hadise vezane za to. Kad bi ljudi znali vrijednost prvog safa, kockom bi određivali ko će klanjati u njemu – Ebu Hureyre radi Allahu Anhu prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi sellem rekao Kada bi ljudi znali kolika je vrijednost Ezana i prvog Safa, oni bi, kada ni na koji drugi način to ne bi mogli odrediti, bacanjem kocki odlučili ko će učiti Ezan ili klanjati u prvom Safu. Bilježe Buhari i Muslim. Prvi Saf je najbolji. Ebu Hureyre radijallahu Anhu prenosi da je Allahov poslanik salallahu alaihi veselem rekao Najbolji safovi muškaraca su prvi, a najslabiji posljednji. Najbolji safovi žena su posljednji, a najslabiji prvi. Hadis bilježi imam muslim. Ebu Sejid el-Hudri radi Allahu Anhu prenosi da je Allahov poslanik salallahu alaihi veselem vidio neke ashabe kako oklijevaju popuniti prve safove, pa im je rekao, pristupite naprijed i povodite se za mnom, a neka se za vama povode oni koji dođu nakon vas. Ljudi neće prestati oklijevati da klanjaju u prvim safovima sve dok ih Allah ne unazadi. Hadis bilježi imam muslim. Zapostavljanje ravnanja safova vodi ka razjedinjenosti. Ebu Mesud radi Allahu Anhu kaže – Pred početak namaza Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem tapšao bi nas po ramenima govoreći: Poravnajte se i nemojte se razilaziti da vam se srca ne bi razjedinila. Neka odmah iza mene stanu punoljetni i razboriti. A zatim oni koji im u tom pogledu najviše sliče. Hadis bilježi imam muslim. Nu'man ibn Bešir radi Allahu anhu pripovjeda. Čuo sam Allahovog poslanika, salallahu alaihi sellem, kako kaže Ili ćete poravnati svoje safove, ili će vas Allah razjediniti. Bilježe Buhari i Muslim. U Muslimovoj verziji navodi se Allahov poslanik, salallahu alaihi sellem, poravnavao je naše safove kao da ispravlja strijelu. Tako bi činio sve dok ne bi vidio da smo shvatili šta želi od nas. Jednog dana izašao je i zastao, te malo prije nego što će donijeti početni tekbir ugleda čovjeka čija su prsa bila isturena iz safa, pa reče O Allahovi robovi, ili ćete poravnati svoje safove, ili će Allah vaša srca učiniti razjedinjenim. Hadis bilježi ima muslim. Ravnanjem safova upotpunjuje se namaz. Enes radi Allahu Anhu prenosi da je Allaho poslanik salallahu alaihi veselem rekao Poravnajte svoje safove. U istinu je poravnavanje safova dio uspostave namaza. Hadis bilježi imam muslim. U verziji koju bilježi Buhari navodi se jer je poravnavanje safova dio namaza kako ravnati safove. Džabir ibn Semura radi Allahu anhu kazuje Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem istupio je pred nas i rekao nam Zar se nećete poredati u safove onako kako to čine meleci kod svoga gospodara? A kako se, Allahov poslaniče, meleci redaju u safove kod svoga gospodara, upita smo. A on odgovori tako što u upotpune prve safove i dobro se u njima zbiju. Kad ispilježi ima muslim. Enes radi Allahu Anhu rekao je Proučen je i kamet za namaz, pa se Allahov poslanik, salallahu alaihi sellem, okrenuo prema nama i rekao Formirajte i dobro zbijte svoje safove, ja vas u istinu vidim iza svojih leđa hadis bilježi imam Buhari. U jednoj verziji imama Buharija još se navodi da je Enes radi Allahu Anhu rekao Tako bismo rame priljubili uz rame svog druga, a stopalo bismo priljubili uz njegovo. Bilježi Buhari. Meleci blagosiljaju one koji su u prvim safovima. Berra ibn Azib radi Allahu Anhu kaže – Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem prolazio bi kroz safove s jedne na drugu stranu, dodirivao nas po prsima i ramenima govoreći: Nemojte se razilaziti, nemojte da su vaši safovi neuredni, pa da vam se srca razjedine. I u istinu uzvišeni Allah i njegovi meleci blagosiljaju prve safove. Hadis bilježi imam Ebu Davud. Ibn Omer radi Allahu Anhu prenosi da je Allahov poslanik sallallahu aleyhi ve sellem rekao Formirajte safove, sastavite ramena, popunite praznine i nježno dotičite ruke svoje braće. Ne ostavljajte praznine za šeitana. Ko popuni saf, Allah će upotpuniti svoju milost prema njemu. A ko prekine saf, Allah će mu uskratiti svoju milost i zaštitu hadis bilježi imam Ebu Davud. Od Enesa radi Allahu Anhu prenosi se da je Allahov poslanik sallallahu alaihi sellem rekao Zbijte safove i približite ih jedne drugima. Poredajte se tako da vam vratovi budu u liniji. Tako mi onoga u čio je ruci moja duša, vidim šetana kako se poput malog crnog janjeta provlači kroz praznine u safu. Hadis bilježi Imam Ebu Davud. Enes radi Allahu Anhu prenosi da je Allahov poslanik sallallahu aleyhi sellem rekao Popunite prvi saf, a zatim onaj nakon njega i tako redom. Ako neki bude nepotpun, neka to bude posljednji saf. Hadis bilježi Imam Ebu Davud. Bera ibn Azib radi Allahu Anhu kazuje – Kada smo klanjali za Allahovim poslanikom, sallallahu alaihi sellem, voljeli smo biti s njegove desne strane, tako da bi se on, predajući selam, licem okrenuo prvo prema nama. Čuo sam ga kako kaže, Gospodaru, sačuvaj me svoje kazne na dan kad proživiš, ili je rekao, sakupiš svoje robove, kad izbilježi ima muslim. Vrijednost abdesta Mnogo je hadisa Allahovog poslanika, salallahu alaihi sellem, koji govori o vrijednosti abdesta. Spomenut ćemo neke. Ebu Hureyre radi Allahu Anhu prenosi da je čuo Allahovog poslanika, salallahu alaihi sellem, da je rekao Na sudnjem danu pripadnici moga umeta bit će pozivani, a na čelu svakog od njih bit će obilježje i biljezi na rukama i nogama, znakovi uzimanja abdesta. Zato ko od vas bude u mogućnosti uvećati te znakove, neka tako i učini. Bilježe Buhari i Muslim. Ebu Hureyre radi Allahu Anhu rekao je Čuo sam svog prisnog prijatelja Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem kako kaže Ukras vjernika na sudnjem danu dopiraće sve dokle je dopirao abdest. Hadis bilježi ima muslim. Osman ibn Afan radi Allahu anhu prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi sellem rekao Onome ko uzme abdest na potpuni propisan način, grijesi izađu iz tijela, pa čak i ispod noktiju. Bilježi imam muslim. Nakon što je jednom prilikom uzeo abdest, Osman radi Allahu anhu rekao je Vidio sam Allahov poslanika, sallallahu alaihi sellem, kako je uzeo abdest na isti način kako sam ga ja sada uzeo. A zatim je rekao, ko se ovako abdesti, bit će mu oprošteni prošli grijesi, a njegov namaz i odlazak do džamije ubrajaju mu se u poseban dodatak dobrim dijelima. Biježi ima muslim. Od Ebu Hureyre radi Allahu Anhu prenosi se da je Allahov poslanik salallahu alaihi veselem rekao Kada rob musliman ili rekao mu'min uzima abdest i opere lice s njegovog lica zajedno s vodom ili rekao s posljednjom kapi vode spadnu svi grijesi koje je počinio očima kad opere ruke s njegovih ruku s vodom ili rekao s posljednjom kapi vode spadnu svi grijesi koje je počinio rukama, kad opere noge s njegovih nogu s vodom ili rekao s posljednjom kapi vode, spadnu svi grijesi koje je počinio nogama, tako da nakon uzimanja abdesta bude čist od grijeha. Bilježi ima muslim. Ebu Hureyre radi Allahu Anhu prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem došao na mezarje i rekao – Esselamu alejkum, neka je spas i mir na vas. Postojbino naroda koji vjeruje. I mi ćemo se vama, ako Bog da, pridružiti. Volio bih da smo vidjeli svoju braću. Ashabi upitaše, pa zar mi nismo tvoja braća, Allaho poslaniče? A on odgovori, vi ste moji ashabi, a moja su braća oni koji se još nisu pojavili. Oni opet upitaše, Allahov poslaniče, kako ćeš na sudnjem danu prepoznati pripadnike svoga umeta koji se još nisu pojavili? A on odgovori, Šta mislite kad bi neki čovjek imao konje s bijelom pjegom na čelu i bijelim biljegom na nogama, bili ih prepoznao među potpuno crnim konjima? Svakako da bi, Allaho poslaniče, on reče. Oni će na sudnji dan doći bijelih i svjetlih lica i bijelih i svjetlih udova, što su tragovi uzimanja abdesta. Ja ću ih predvoditi ka havdu. Kad izbježi imam muslim. Ebu Hureyre radi Allahu Anhu prenosi da je poslanik salallahu alaihi veselem rekao Hoćete li da vas uputim na ono čime će vam Allah pobrisati grijehe, i povećati vaše stepene u džennetu? Svakako, Allahov poslaniče, odgovoriše. A on reče, temerito i potpuno uzimanje abdesta u teškim uvjetima, mnogo koraka do džamije i iščekivanje novog namaza nakon tek obavljenog, to vam je istinski ribat. Bilježi ima muslim. Od Ebu Malika el Ešarija radi Allahu Anhu prenosi se da je Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao Čistoća je pola imana. Hadis bilježi ima muslim. Omer ibn Hatab radi Allahu Anhu prenosi da je virovjesnik sallallahu alaihi ve sellem rekao Kogod od vas uzme abdest temeljito ili rekao potpuno, a zatim izgovori أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله Svjedočim da nema Boga osim Allaha koji nema sudruga i da je Muhammed njegov rob i poslanik. Otvorit mu se svih osam džennetskih vrata da uđe na koja god hoće. Hadis bilježi ima muslim. U dodatku koji bilježi Tirmizi navodi se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem na kraju spomenute dove još dodao: Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutahhirin. Allahu moj, učini me od onih koji se mnogo kaju i koji se mnogo čiste. Hadis bilježi Imam Tirmizi. Vrijednost odlaska u džamiju U islamu se odlazak u džamiju radi obavljanja zajedničkog namaza smatra i badetom za koji su obećane mnoge nagrade. Spomenut ćemo nekoliko hadisa o toj temi. Ebu Hurere radi Allahu Anhu prenosi da je vjerovjesnik sallallahu alaihi veselam rekao Kogod ujutro ili na večer ode u džamiju, Allah mu pripremi mjesto u džennetu – i to svaki put kad ujutro ili na večer ode u džamiju. Bilježe Buhari i Muslim. Također prenosi da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Onome ko uzme abdest u svojoj kući, a zatim se zaputi u neku od Allahovih kuća, kako bi u njoj obavio jednu od Allahovih strogih naredbi, s jednim korakom koji napravi, briše se po jedno loše djelo – a s drugim mu se podiže stepen. Bilježi imam muslim. Ubej ibn Kab radi Allahu Anhu pripovjeda Među ensarijama je bio neki čovjek koji nikad nije izostavljao namaz u džamiji, a nisam poznavao nikoga čija je kuća bila udaljenija od nje. Nekomu reče Šta misliš o tome da kupiš magarca, pa da ga na putu do džamije jašeš po pomrčini i velikim ručinama. A on odgovori, ne bih volio da mi je kuća uz samu džamiju. U istinu želim da mi se pišu koraci koje napravim idući u džamiju i vraćajući se svojoj porodici. Na ove njegove riječi Allahov poslanik salallahu alaihi veselam reče, U istinu će ti Allah dati sve to što očekuješ. Hadis bilježi imam muslim. Džabir radijallahu anhu kaže Parcele oko džamije postale su slobodne, pa su se pripadnici plemena Benu Selima željeli preseliti u blizinu džamije. Kad je vjerovjesnik sallallahu alaihi veselem saznao za njihovu namjeru, rekao im je Do mene je došla vijest da se želite preseliti blizu džamije. Da, to smo imali namjeru učiniti Allaho poslaniče, odgovoriše oni. Na to im on reče, O pripadnici plemena Benu Selima, ne napuštajte svoje kuće, jer sve dok stanujete u njima, pisat vam se nagrade za korake koje napravite od njih do džamije. A disbilježi ima muslim. Ebu Musa el Ešari radi Allahu Anhu prenosi da je Allahov poslanik salallahu alaihi veselem rekao Najveću nagradu za obavljanje namaza ima čovjek koji, dolazeći na namaz u džamiju, najduže pješači, a potom onaj koji pješači nešto kraće od njega. Onaj koji iščekuje namaz kako bi ga klanjao za imamom, ima veću nagradu od onoga koji klanja pa zaspi. Bilježe Buhari i Muslim. Od Burejde radi Allahu Anhu prenosi se da je vjerovjesnik sallallahu alaihi veselem rekao – One koji po noćnim tminama hode do džamija, obradujte potpunom svjetlošću na sudnjem danu. Kad izbilježe imami Ebu Davud i Tirmizi. Ebu Hureyre radijallahu anhu prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi veselem rekao Hoćete li da vas uputim na ono čime će vam Allah pobrisati grijehe i povećati vaše stepene u džennetu? Svakako, Allahov poslaniče, odgovoriše. Poslanik, salallahu alaihi sellem, tada reče. Temeljito i potpuno uzimanje abdesta u teškim uvjetima, mnogo koraka do džamije i iščekivanje novog namaza nakon tek obavljenog namaza, to vam je istinski ribat. Hadis bilježi imam muslim. Vrijednost iščekivanja namaza Osobi koja u džamiji obavi namaz u džematu, a potom ostane u njoj iščekujući sljedeći, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem obećao je velike nagrade. Veliki je broj ljudi koji nisu čuli za ovaj ibadet, koji se može veoma lahko izvršiti, pogotovo kada je riječ o iščekivanju jacije nakon akšama, naročito u zimskom periodu. Ebu Hureyre radijallahu anhu prenosi da je Allaho poslanik, salallahu alaihi sellem rekao Meleci donose salavat na nekoga od vas sve dok se nalazi na mjestu na kojem je obavio namaz i sve tako dok ne izgubi abdest. Govore, gospodaru, oprosti mu. Gospodaru, smiluj mu se. Bilježi Buhariji. Od Enesa radijallahu anhu prenosi se da je Allahov poslanik, salallahu alaihi sellem, jednom prilikom odgodio obavljanje jacijskog namaza sve do pola noći, pa nakon što je klanjao, okrenuo se prema nama i rekao Neki su već klanjali jaciju, a zatim legli, a sve vrijeme dok ste vi čekali da ga klanjate, bili ste u namazu. Bilježi Buhariji Drugo poglavlje. Greške u namazu. Uvod. Na početku ovog poglavlja treba napomenuti da je praksa Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem bila da kad bi vidio da ljudi čine određenu grešku, bilo u namazu, bilo u drugim svakodnevnim postupcima, ukazivao bi im na nju na lijep način. Jednom prilikom Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem Vidio je čovjeka koji je klanjajući toliko žurio, da nije upotpunjavao ruknove, niti se smirivao nakon svakog od njih. Allaho poslanih, salallahu alaihi vasallam, više ga je puta vraćao da ponovi namaz, govoreći mu. Vrati se i ponovi namaz, ti zaista nisi klanjao. Pa kad je nakon tri vraćanja zatražio od poslanika da ga poduči namazu, poslanik salallahu alaihi vasallam rekao je. Kada staneš da klanjaš, donesi početni tekbir, zatim prouči od Kur'ana ono što ti je najlakše, otiđi na ruku i ostani dok se potpuno ne smiriš. Zatim se vrati s rukua dok se potpuno ne ispraviš, otiđi na seđdu i ostani na njoj dok se potpuno ne smiriš. Potom se vrati sa seđde i ostani u sjedećem položaju dok se potpuno ne smiriš, te ponovo učini seđdu i i ostani dok se potpuno ne smiriš i tako postupaj dok ne završiš s namazom. Kad isbilježe Buhari i Muslim. U prilog spomenutom ide i događaju u kojem se navodi da je čovjek klanjao u džematu sa Allahovim poslanikom pa je progovorio u namazu, te ga je poslanik sallallahu alaihi vasallam podučio i ukazao na njegovu grešku. Muavija ibn Hakem es Sulemi radijallahu anhu kazuje Dok sam klanjao za Allahovim poslanikom, salallahu alaihi vasallam, neki čovjek kihnu, te mu rekoh, Allah ti se smilovao, a ljudi me prostriliše pogledima. Teško meni, zašto me tako gledate? Upitah. Na to oni počeše udarati rukama po bedrima, pa kad shvatih da me ušutkuju, ušutio sam. Kada je Allahov poslanik, sallallahu alaihi sellem, draži mi je i od oca i od majke završio namaz, a nikada ni prije ni poslije njega nisam vidio boljeg učitelja. Allaha mi niti se namrgodio na mene, niti me udario, niti me izgrdio. Samo je rekao. U namazu nije dopušteno ništa govoriti. Namaz je samo slavljenje i veličanje Allaha i učenje Kur'ana. Ili je rekao, nešto slično tome. Hadis bilježi imam muslim. Od Ebu Hureri radi Allahu Anhu prenosi se da je kazao Allahu poslanik sallallahu alaihi veselem jedne prilike klanjao nam je podne namaz. Kada je završio i predao selam, pozvao je čovjeka koji je klanjao u posljednjim safovima, pa mu je kazao Insanu, zar se ne bojiš Allaha? Zar ne vidiš kako klanjaš? Znajte da kad god neko od vas ustani da klanja namaz, on tada doziva svoga gospodara, pa neka dobro gleda kako će ga dozivati. Vi mislite da vas ja ne vidim kada klanjate iza mene, a ja, tako mi Allaha, vidim iza svojih leđa, kao što vidim ispred sebe. Hadis bilježi Imam ibn Huzeime. Mnogo je predaja u kojima je zabilježeno kako su ashabi i oni nakon njih reagovali na lijep način kada bi vidjeli da neko čini ono što je zabranjeno, te bi ga podučili onome što je ispravno. Sam Huzeyfe radi Allahu Anhu tražio je od poslanika sallallahu alaihi sellem da ga poduči zlu. Ljudi su poslanika sallallahu alaihi sellem pitali o dobru, ja sam ga pitao o zlu – bojeći se da me ne zadesi. Hadis bilježi imam Buhari. Shodno tome smatram da je korisno da insan, iako ne čini greške u namazu, bude upoznat s onima koje čine drugi, kako ih prvenstveno i on ne bi počeo činiti, ali kako bi i druge mogao na lijep način upozoriti da čine nešto pogrešno. Veliki broj učenjaka današnjice pisao je zasebna dijela o greškama klanjača – Neki su pisali o greškama u određenoj vrsti namaza, kao što je džuma ili dženaza namaz, neki o greškama u taharetu, gusulu i abdestu, a neki samo o greškama u toku namaza. Sve spomenuto navelo me da pokušam u ovom poglavlju sakupiti najbitnije i najrasprostranjenije greške koje naš narod čini, a koje se vežu za namaz. Tokom ukazivanja na greške, znajući da je ovo osjetljiva tema, trudit ću se koliko sam u mogućnosti da ne proglašavam greškom neki od postupaka koji zastupa neka pravna škola, osim ako je to zaista u koliziji s jasnim dokazima. U ovom poglavlju pokušat ćemo rezimirano spomenuti greške vezane za taharet, abdest i gusul, obavljanje nužde, greške prilikom učenja ezana i kameta, zatim one pri odlasku u džamiju i tokom priključivanja džematu, greške vezane za uvjete namaza te greške u načinu njegovog obavljanja. Greške prilikom obavljanja nužde Islam je savršena i potpuna vjera – Čovjeku pojašnjava sve što mu je potrebno u svakodnevnom životu, pa čak i kako da se ponaša prilikom obavljanja nužde. Od Selmana radijallahu anhu prenosi se da je rekao Nama su, ukazali mušrici, vidimo da vas vaš prijatelj poslanik sallallahu alaihi veselem podučava svemu, pa čak i ponašanju prilikom obavljanja nužde. Kazao je, da, On nam je zabranio da se nakon obavljanja nužde čistimo desnom rukom, okrećemo u pravcu kible i da se čistimo balegom i kostima. Još je rekao, nemojte se čistiti nakon obavljanja nužde smanje od tri kamena. Hadis bilježi imam muslim. Budući da insan u velikom broju slučajeva prije nego što počne s abdestom ide u toalet, lijepo je da se upozna s određenim neispravnim postupcima koje ljudi čine tom prilikom. Trudit se da nakon ukazivanja na neku od grešaka uvijek spominemo šta je ispravno u vezi s ovim pitanjem kako bi ujedno ljudi naučili o greškama, a i ono što je validno i tačno. Za postavljanje učenja dove prije ulaska u toalet i nakon izlaska iz njega. Mnogi muslimani nikad nisu čuli da postoje dove koje se uče prilikom ulaska u toalet. Njima se traži od uzvišenog Allaha da zaštiti insana tokom boravka u nužniku od džina i šeitana, jer su to nečista mjesta na kojima se oni okupljaju. Allahov poslanik, salallahu alaihi veselem, potvrdio je da su nužnici mjesta okupljanja džina i šeitana, pa trebamo znati kako se može zaštititi od njihovog zla. Od Zejda ibn Erkama radi Allahu Anhu prenosi se da je Allahov poslanik salallahu alaihi veselem rekao Doista su nužnici, sva mjesta za obavljanje velike i male nužde, mjesta okupljanja šeitana, zato kad neko od vas uđe u takvo mjesto, neka kaže Allahumma inni e'udhu bike minel hubthi U drugom rivajetu, minel hubusi, wel habais, gospodaru, sačuvaj me muških i ženskih džina i šeitana. Hadis bilježi imam Ebu Davud. Prije nego što čovjek uđe u nužnik, propisano je da kaže Bismillah, kako bi onemogućio džinima i šeitanima viđenje njegovih stidnih dijelova tijela. Od Alije radi Allahu Anhu prenosi se da je Allahov poslanik salallahu alaihi veselem rekao Zastor između džinskih očiju i stidnih dijelova Ademovih potomaka jeste da prilikom ulaska u nužnik kažu Bismillah. Hadis bilježe imami Tirmizi i Ibn Mađe. Potom će proučiti dovu zabilježenu od Allahovog poslanika, a koju je učio prije ulaska u nužnik. Od Enesa radi Allahu Anhu prenosi se da je Allaho poslanih sallallahu alaihi sellem prilikom ulaska u nužnik govorio Allahumme inni e'udhu bike minel hubthi U drugom rivajetu minel hubuthi wal habaith Gospodaru, sačuvaj me muških i ženskih džina i šeitana Bilježe Buhari i Muslim Allahumme inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ithi. Nakon što završi s nuždom i izađe iz nužnika, propisano je da kaže kratku dobu. Gufranek Od Aiše radi Allahu Anha prenosi se da bi Allahov poslanik, salallahu alaihi sellem, nakon izlaska iz nužnika govorio Gufraneke, gospodaru, molim te za tvoj oprost kad izbilježe imami Tirmizi, Ebu Davud i Ibn Mađe. Možda se neko i zapita u čemu je mudrost toga da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem tražio oprost od grijeha nakon izlaska iz nužnika. Odgovor nalazimo u komentarima na ovaj hadis. Rekao je poznati učenjak Hanefijske pravne škole Bedruddin el-Ajni – Ako bi bilo rečeno šta je mudrost u tome da se uči ova dova prilikom izlaska iz nužnika, ja kažem, postoji više tumačenja toga. Prvo, da je poslanik salallahu alaihi veselem tražio oprost jer je ostavio spominjanje Allaha u nužniku tokom obavljanja nužde, kao da je smatrao da je zakazao kada je riječ o tome i ubrajao to sebi u grijeh, pa je pokušao to nadomjestiti istihfarom. farom odnosno ovom dobom. Drugo, tražio je oprost jer je zakazao u zahvaljivanju na blagodatima. Uzvišeni Allah ga je nahranio, potom olakšao da to bude provareno, a zatim da nečistoća izađe iz njega, te je stoga smatrao da je njegova zahvala nedovoljna, da bi dostigla prava ove blagodati, pa je požurio da se pokaje, učeći ovu dobu. Slično su spomenuli još neki učenjaci El Hatabi, Es Sujuti, Es Sindi, El Mubarek Furi i drugi. Čišćenje nakon nužde desnom rukom Jedan od općih islamskih principa jeste i to da se desnom rukom čine lijepe stvari, a lijevom neugodne. Stoga je propisano da se čovjek nakon obavljanja nužde očisti lijevom rukom – Činjenje toga desnom rukom smatra se greškom, jer se jasno protivi zabrani Allahovog poslanika, salallahu alaihi sellem. Od Ebu Katade radi Allahu Anhu prenosi se da je Allahov poslanik, salallahu alaihi sellem, kazao Kada neko od vas mokri, neka ne dodiruje spolni organ desnicom i neka se ne čisti tom rukom nakon nužde, a kada pije vodu, neka ne puše u posudu hadis bilježe Buhari i Muslim. Otkrivanje stidnih mjesta pred drugima prilikom obavljanja nužde. Musliman bi trebao poznavati granice stidnih dijelova tijela koje ne smije pokazivati ni pred muškarcima ni pred ženama. Granice stidnih dijelova tijela muškarca pred muškarcima po velikom broju učenjaka jesu ono što je između pupka i koljena, s određenim pojašnjenjima spadaju li i pupak i koljeno u njih. Prema tome musliman bi se trebao maksimalno truditi da njegov avret ne vidi niko, osim njegove supruge. Iz ovoga je vidljiva greška onih ljudi koji obavljaju nuždu pred drugima, otkrivenog avreta. Od Ebu Seida el-Hudrija radi Allahu Anhu prenosi se da je Allaho poslanik salallahu alaihi veselam rekao Neka muškarci ne gledaju u avrete stidne dijelove tijela, drugog muškarca i neka žene ne gledaju u avrete drugih žena. Hadis bilježi imam muslim. Nečuvanje od mokraće Mnogo je onih koji nisu svjesni da je obaveza muslimanu da prilikom obavljanja nužde strogo pazi da nešto od nečistoće ne dopre na njegovu odjeću ili tijelo, pa makar to bilo i zanemarivo, kao sitne kapljice koje se odbijaju od zemlje, ili tvrde podloge na kojoj insan obavlja fiziološku potrebu. Od Ebu radi Allahu anhu prenosi se da je Allahov poslanik salallahu alaihi sellem kazao Većina kaburske patnje je zbog nečuvanja od mokraće. Hadis bilježi Ibn Mađe. Izostavljanje čišćenja nakon nužde. Kao što ima mnogo onih koji se ne čuvaju od nečistoće tokom obavljanja nužde, Tako ima i onih koji se ne čiste nakon obavljene nužde, naročito kada je riječ o očišćenju od mokraće. Mnogo ljudi čisti se samo od izmeta nakon velike nužde, dok isto ne čine nakon mokrenja, male nužde, što je veoma opasno i jasno se suprotstavlja naredbi čišćenja i čuvanja od mokraće. Od Ibn Abasa radijallahu anhu prenosi se da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem prošao pored dva kabura – a zatim rekao, Ova dvojica se doista kažnjavaju, a ne kažnjavaju se zbog nečega teškog po njih. Jedan od njih nije se čuvao, čistio od mokraće, dok je drugi činio nemimet, prenosio tuđe riječi, kako bi zavadio dvije strane. Kad isbilježi imam muslim. Uvjerenje da čišćenje papirom, kamenom, u prisustvu vode nije validno. Dio ljudi u neznanju, a vjerujem s dobrim namirama, smatra da je neispravno čišćenje nakon nužde nečim mimo vode, kao što je toalet papir. Treba znati da je validno čišćenje nakon nužde nečim čistim, kao što je toalet papir, pa makar insan imao na raspolaganju vode kojom to može učiniti, normalno pod uvjetom da to bude na način koji su učenjaci naveli. Stalnoj komisiji za fetve u Saudijskoj Arabiji postavljeno je sljedeće pitanje. Mi u Velikoj Britaniji koristimo maramice i toaletni papir za čišćenje u nužnicima kupatilima, pa je li obavezna upotreba vode nakon upotrebe maramica ili nije? Odgovor je bio. Dozvoljena je upotreba maramica, papira i sličnog u čišćenju nakon nužde i to je dovoljno ako očiste mjesto nečistoće, bez obzira na to je li riječ o prednjem ili stražnjem otvoru. Najbolje je da bude neparan broj onoga što se koristi za čišćenje i ne smije biti manje od tri potiranja, a nije obavezna upotreba vode nakon toga, ali je sunnet pohvalno. Ako je Allahov poslanik, salallahu alaihi sellem, dopustio da se ljudi u njihovom vremenu čiste od obje fiziološke potrebe kamenom, onda je mnogo prioritetnije da je to dopušteno činiti maramicom, znajući koliko je čišćenje papirom efikasnije i potpunije od čišćenja kamenom. Ovo pitanje posebno nam može biti potrebno ako putujemo u zemlje gdje ljudi u nužnicima ne ugrađuju česme, nego je u njima toalet papir. Okretanje prema kibli prilikom obavljanja nužde – Vjernik bi trebao znati da je jedan od propisa koji se vežu za poglavlje obavljanja nužde i to da je sunetom Allahovog poslanika, salallahu alaihi veselem, zabranjeno da se prilikom obavljanja fiziološke potrebe okrene prema Kabi. Mnogo je muslimana koji to ne znaju i nerijetko to krše. Zabrana se odnosi na okretanje u pravcu kible, bez obzira na to je li se okrenuo prsima ili leđima i je li riječ o velikoj ili manoj nuždi. Zabrana se odnosi prvenstveno na osobu koja nuždu obavlja na otvorenome, a prema određenom broju učenjaka i na onoga ko to čini i unutar nužnika. Stoga bi se vjernik trebao maksimalno potruditi da se nikad tokom obavljanja nužde ne okreće u pravcu Keabe, bilo na otvorenom ili u nužnicima, i bez obzira na to okreće li se prsima ili leđima. Od Ebu Ejuba Allahu anhu prenosi se da je kazao – Rekao je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: Kada neko od vas uđe u mjesto obavljanja nužde, nemojte se okretati prema kibli ni prsima ni leđima, činili malu ili veliku nuždu, nego se okrenite istočno ili zapadno. Hadis bilježi Imam Muslim. Obavljanje nužde je po putevima, hladovima i mjestima okupljanja ljudi. Jedna od grešaka koja se veže za ovo poglavlje jeste i obavljanje velike i male nužde po putevima, hladovima u kojima ljudi odmaraju ili na javnim mjestima gdje se ljudi okupljaju i kuda prolaze. Islam zabranjuje takav postupak. Razlog je više nego jednostavan. Time se uznemiravaju ljudi, a Islam poziva na maksimalno udaljavanje od bilo kakvog uznemiravanja drugih. Od Ebu Hureyri radijallahu anhu prenosi se da je Allaho poslanik salallahu alaihi veselem kazao Čuvajte se dva dijela zbog kojih će vas ljudi proklinjati. Rekli su, a koja su to dva dijela Allaho poslaniče? Kazao je, vršenje nužde po putevima kojima ljudi hode ili u kladovima u kojima se odmaraju. Kad izbilježi imam muslim. Rezime ponašanje tokom obavljanja nužde Prije ulaska reći bismillah. Proučiti dovu prije ulaska u nužnik. Allahumme inni e'udhu bike minel hubthi ili minel hubuthi wal habaith. Ući u nužnik lijevom nogom. Tokom nužde ne okretati se ni leđima ni prsima u pravcu kible, a naročito ako se nužda obavlja na otvorenome bez obzira na to koju vrstu fiziološke potrebe obavljali. Čuvati se da mokraća ne onečisti našu odjeću ili tijelo. Tokom nužde ne doticati spolni organ desnicom. Očistiti se nakon nužde vodom ili nekim čistim predmetom, toalet papirom, krpom ili kamenom s minimalno tri potiranja. Ne koristiti desnu ruku za čišćenje od nužde. Nakon izlaska iz nužnika proučiti dovu gufraneke. Ako se nužda obavlja na otvorenom, onda se maksimalno truditi da nas niko ne vidi i čuvati stidne dijelove tijela od pogleda drugih. Izbjegavati obavljanje nužde po putevima, hladovima u kojima ljudi odmaraju i javnim okupljalištima. Ako se čistimo nečim osim vode, papirom ili kamenom, neka to bude s minimalno tri potiranja, pa makar vidjeli da je nečistoća nestala, jer je to preporuka Allahovog poslanika, salallahu alaihi veselam. Greške prilikom uzimanja abdesta – Prije nego što spomenemo nekoliko najbitnijih grešaka vezanih za abdest, smatram da je korisno ukazati na vrijednost abdesta kako bismo shvatili o kakvom je ibadetu riječ i koliko je bitno da se čovjek potpuno i ispravno abdesti. Vrijednost abdesta Ibadet o čijoj su vrijednosti izrečeni mnogi hadisi. Od Ebu Hureyre radi Allahu Anhu prenosi se da je Allahov poslanik sallallahu alaihi veselem rekao – Kada se rob musliman ili mu'min abdesti pa opere lice, s njega zajedno s vodom ili s posljednjom kapi vode spadnu svi grijesi koje je počinio očima gledajući. Kad opere ruke, s njih s vodom ili s posljednjom kapi vode spadnu svi grijesi koje je počinio rukama. Kad opere noge, s njih s vodom ili s posljednjom kapi vode spadnu svi grijesi koje je počinio nogama, tako da nakon abdesta izađe čist od grijeha. Hadis bilježi imam muslim. Uvjet za ispravnost namaza Od Ebu Hureyri radi Allahu Anhu prenosi se da je Allaho poslanik sallallahu alaihi veselem rekao Uzvišeni Allah neće primiti namaz nekog od vas koji je izgubio abdest sve dok ga ne uzme ponovo. Hadis bilježi imam Buhari. Dakle, vjernik i vjernica trebali bi se potruditi da u upotpune abdest zato što im od toga zavisi validnost namaza, te čuvati se i grešaka kojima abdest mogu dovesti u pitanje, a samim time i validnost namaza. Zato ćemo spomenuti nekoliko grešaka vezanih za abdest uz napomenu da one nisu na istom stepenu. Za neke se može reći da su novotarije, za neke da umanjuju nagradu abdesta – a neke mogu uzrokovati njegovu neispravnost, a potom i neispravnost namaza. Izgovaranje nijeta na glas Dio ljudi prilikom uzimanja abdesta izgovara nijet na glas. Takav postupak je neutemeljen i smatra se novotarijom. Allahov poslanik salallahu alaihi veselem, njegovi ashabi te prve tri najbolje generacije nisu to činili to je dovoljno da se to dijelo proglasi neutemeljenim i novotarijom. Kazao je Ibnu Kajim, poslanik salallahu alaihi veselem nije govorio na početku abdesta. Nije tim odstranjivanje pravne nečistoće, niti želim se spremiti za namaz. To nije govorio on, niti bilo ko od njegovih ashaba. O tome se ne prenosi od poslanika, salallahu alihi veselem, ni jedno slovo, ni s vjerodostojnim lancem prenosilaca, ni sa slabim. Mjesto nijeta je srce i nema potrebe da se izgovara na glas. Učenje abdestnih dova Prilikom abdesta i pranja svakog dijela tijela neki uče posebne dove. U praksi Allahovog poslanika, salallahu alihi veselem, ne nalazimo dokaz za to. To je također uvedena stvar u vjeri i nema utemeljenja u Kur'anu ni u sunnetu Allahovog poslanika. Ljudi nisu svjesni da uvođenjem takvih stvari mogu i sebi i drugima napraviti veliku poteškoću, iako imaju dobru namjeru. Zamislite kako je insanu koji se želi podučiti namazu kada mu neko spomene učenje abdestnih tova na arapskom jeziku. Rekao je Ibnul Kajim – Nije preneseno da je poslanik sallallahu alaihi ve sellem učio na početku abdesta nešto mimo bismile. I svi hadisi o tome da je izgovarao nešto mimo toga laž su na njega. Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem ništa od toga nije rekao niti je umet podučio tome. Od njega je potvrđeno samo izgovaranje bismile na početku abdesta. Isto tako riječi أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد الله ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتخرين Na kraju abdesta. Ostavljanje propisanih dova prije i nakon abdesta. Ova greška potpuno je suprotna od prethodne. Ovdje želimo spomenuti da je mnogo muslimana koji se abdeste, možda i uče abdestne dove prilikom pranja svakog organa, a za koje smo konstatovali da nemaju utemeljenje, a ne uče one dove koje su zabilježene od Allahovog poslanika, salallahu alaihi veselem. Lijepo je početi abdest s bismillom. Od Ebu Hureyre radi Allahu Anhu prenosi se da je Allahov poslanik, salallahu alaihi veselem, rekao Nema namaza ko nema abdesta – niti ima abdesta ko ne spomene Allahovo ime, Bismillah, pri uzimanju abdesta. Hadis bilježe imami Ahmed i Ibn Mađe. Ispravno razumijevanje ovog hadisa jeste da je abdest u kojem se ne spomene Bismillah validan, ali nije potpun. Ako bi se dogodilo da insan zaboravi bismilu na početku abdesta, njegov je abdest validan i može klanjati ne postoje nikakvi zikrovi ni dove koji se uče tokom abdesta. Nakon što se čovjek potpuno očisti i u potpuni abdest, proučit će dovu koju je preporučio Allahov poslanik, salallahu alaihi veselem, i za čije je učenje obećao veliku nagradu. Ko se od vas abdesti, pa abdest u upotpuni, a zatim izgovori Ešhedu en la ilaha illallahu wa enne Muhammeden abdullahi wa rasuluhu svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha i da je Muhammed njegov rob i njegov poslanik. Biće mu otvoreno osam džennetskih vrata da uđe na koja hoće. Hadis bilježi Imam Muslim. Imam Tirmizi zabilježio je predaju ovog hadisa u kojoj se spominje dodatak koji se izgovara nakon prethodno spomenute dove, a koji glasi – min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin Gospodaru moj, učini me od onih koji se mnogo kaju i od onih koji se mnogo čiste. Hadis bilježi imam tirmizi. Smatrati pokuđenim razgovor tokom uzimanja abdesta – Neki muslimani smatraju zabranjenim ili pokođenim razgovor tokom uzimanja abdesta. Tako ćemo vidjeti da su srditi ako ih neko nešto pita dok se abdeste. U vjerskim izvorima sigurno nećemo naći ni jedan vjerodostojan hadis koji potvrđuje da je Allaho poslanik sallallahu alihi vasallam zabranio govor tokom uzimanja abdesta ili ga barem smatrao pokuđenim a s druge strane razgovarao bi tokom uzimanja abdesta kad bi zatim imao potrebu. Od Mugire ibn Šu'be radi Allahu Anhu prenosi se da je rekao Bio sam sa Allahovim poslanikom sallallahu alihi vasallam na putovanju, pa sam se sagnuo da mu skinem mestve, te je kazao Pusti moje mestve, obuo sam ih pod abdestom, potom je potrao po njima hadis bilježi imam Buhari. U proširenim verzijama ovog hadisa jasno je spomenuto da je poslanik rekao ove riječi nakon što je potrao glavu prilikom uzimanja abdesta. Upitan je šejh Muhammed ibn Salih el Useimin o propisu razgovora tokom uzimanja abdesta, pa je odgovorio Nije pokuđen, ali u stvarnosti dekoncentriše onoga ko se abdesti – Onaj ko uzima abdest trebao bi prilikom pranja ruku razmišljati o tome da izvršava ono što mu je uzvišeni Allah naredio. Isti nijet trebao bi imati prilikom pranja ruku, potiranja po glavi, pranje stopala. Ako se dogodi da insan tokom uzimanja abdesta razgovara s nekim, sigurno će se njegovo razmišljanje, koncentracija prekinuti. Ili će mu to smetati, ili će biti razlog šeitanskog došaptavanja. Zato je prioritetnije da tada ne razgovara ni s kim, ali ako bi razgovarao, ne bi napravio nikakav prekršaj. Rasipanje vode prilikom uzimanja abdesta. Živimo u vremenu kada ljudi svakodnevno rasipaju vodu. Allahov poslanik, salallahu alaihi veselem, pozivao je na štednju vode prilikom abdesta i gusula, a praksom je to i pojasnio. U vjerodostojnim predajama stoji da se poslanik sallallahu alejhi ve sellem abdestio iz posude u koju može stati jedna pregršt vode, mud. A kupao bi se iz posude veličine četiri pregršti, to jest jednog saa. Od Enesa radijallahu anhu prenosi se da je rekao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem abdestio bi se jednim muddom vode, a kupao jednim saom, pa do pet mudova hadis bilježe Buhari i Muslim. Spomenuto je u Kuvajtskoj pravnoj enciklopediji. Islamski učenjaci jednoglasni su u mišljenju da je rasipanje vode pokuđen postupak. Šejh El Usejmin kaže, Trebamo znati da je pretjerivanje u korištenju vode tokom uzimanja abdesta ili gusula obuhvaćeno riječima uzvišenog Allaha. I ne rasipajte, jer on ne voli rasipnike. Sura El An'am, 141. ajet. Stoga su učenjaci i govorili da je rasipanje vode pokuđeno, pa makar čovjek bio na rijeci. Neki učenjaci dokazivali su ovu tezu poznatim hadisom, o čijoj vjerodostojnosti postoji veliko razilaženje među učenjacima. Od Abdullaha ibn Amra radi Allahu Anhu prenosi se da je Allaho poslanik, salallahu alaihi veselem, prolazio pored Sada, koji je uzimao abdest pa mu je rekao Kako je to rasipanje vode? Sad upita Zar se i prilikom uzimanja abdesta može rasipati voda? Poslanik reče Da, pa makar bio na obali rijeke Kad izbilježe imami Ahmed i Ibn Mađe Nepoznavanje granica lica – vjernik bi trebao znati da je jedan od osnovnih segmenata abdesta pranje lica. Nepoznavanje granica lica može uzrokovati neispravnost abdesta, a potom i namaza. Kaže uzvišeni Allah, O vjernici, kada hoćete molitvu obaviti, lica svoja i ruke svoje do iza lakata operite, a dio glava svojih potarite i noge svoje do iza članaka. Sura El Maide, šesti ajet. Dio lica koji se treba oprati precizno je definisan u knjigama islamskih učenjaka, pa nepoznavanje toga može uzrokovati nepotpunost rukna osnovnog dijela abdesta, a potom i neispravnost abdesta. Islamski učenjaci jasno su definisali granice lica koje se moraju oprati prilikom abdesta. Uzduž od mehke resice jednog do mehke resice drugog uha – to jest od jednog do drugog uha. Od vrha čela, mjesta gdje počinje korijen kose na čelu, sve do ispod donjeg dijela bradne kosti. Ovako su granice lica definisali učenjaci Hanefijske pravne škole kako bi pojasnili šta je obaveza oprati prilikom abdesta. Prema tome obaveza je oprati sve što potpada pod spomenuti opis. Neki ljudi ne peru cijelo lice uzduž, ili ga ne operu poprijeko, ili pak ne operu gornji ili donji dio lica. Da bi abdest bio potpun, obaveza je oprati cijelo lice, obuhvatajući sve što je spomenuto unutar njegovih granica. Izostavljanje pranja šaka prilikom pranja ruku koje slijedi nakon pranja lica. Pranje ruku do izalakata koje slijedi nakon pranja lica osnovni je dio abdesta – Zato vjernik treba dobro paziti da ono bude potpuno, kako ne bi dovodio validnost abdesta u pitanje. Jedna od grešaka koju mnogi čine kada nakon lica počnu prati ruke jeste da ih peru od šaka do iza izalakata, izostavljajući šake. Razlog tome je njihovo uvjerenje da je dovoljno to što su na početku abdesta oprali šake, pa ih vidjevši da su mokre, ne peru prilikom pranja ruku do iza lakata. Pranje šaka na početku abdesta je sunnet, pohvalan čin, i kao takav ne može nadomjestiti ono što nam je stroga obaveza prilikom abdesta, a to je pranje ruku. Kada se insan abdesti i nakon lica želi oprati ruke, obaveza mu je početi od vrhova prstiju kako bi oprao šake, a potom upotpuniti pranje ruku sve do iza lakata. O ovom pitanju šejh El Useimin je rekao – Ovdje treba ukazati na veoma bitnu stvar u vezi s kojom su mnogi nemarni. Kada peru ruke nakon pranja lica tokom abdesta, mnogi to činije od šaka do izalakata, smatrajući da su šake već oprali prije pranja lica, a to nije ispravno. Obaveza je nakon pranja lica oprati ruke od vrhova prstiju pa sve do izalakata. Izostavljanje pranja lakata Čitajući knjige islamskih pravnika možemo vidjeti da su vodili velike diskusije o tome je li prilikom pranje ruku do iza lakata tokom abdesta obavezno oprati i laktove ili ne. Tačno je, a Allah najbolje zna, da naredba pranje ruku spomenuta u riječima uzvišenog O vjernici, kada hoćete molitvu obaviti, lica svoja i ruke svoje do iza lakata operite, a dio glava svojih potarite – i noge svoje do iza članaka. El Majde šesti ajet obuhvata cijelu ruku od vrhova prstiju sve do iza lakata. Ako smo to ispravno shvatili, onda je obaveza ukazati na grešku kod ljudi koji ne peru laktove zato što nisu dobro zagrnuli rukave ili ne žele pokvasiti zavrnutu odjeću, pa tako ne upotpune pranje ruku bez kojeg abdest nije validan. Zato trebamo voditi računa o tome da prilikom pranja ruku koje slijedi nakon pranja lica tokom abdesta operemo ruke od vrhova prstiju sve do iza lakata, perući laktove u potpunosti. Kontinuirano izostavljanje potiranja po cijeloj glavi. Neki ljudi tokom uzimanja abdesta cijeli život potiru samo dio glave. Poznato je da je mnogo učenjaka koji smatraju da je dovoljno potrati samo dio glave, da bi abdest bio validan i taj stav zastupali su učenjaci Hanefijske pravne škole, ali i oni su sami spomenuli da je praksa Allahovog poslanika bila potiranje cijele glave i da se kontinuirano ostavljanje tog suneta smatra greškom. U sunetu Allahovog poslanika, salallahu alihi vasallam, jasno se ukazuje na to da je on prilikom uzimanja abdesta potirao cijelu glavu – U podužem hadisu u kojem se opisuje abdest Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem kaže se: Potom je potrao po glavi, pomjerajući šake naprijed i nazad. Počeo je od čela, pa je potirući glavu rukama otišao do potiljka, a potom vratio ruke do mjesta odakle je i počeo, čelo. Hadis bilježe Buhari i Muslimi. Govoreći o sunnetima abdesta u hanefijskom meshebu, Ibn Maze el Marginani kazao je Sunnet je da se prilikom potiranja obuhvati cijela glava. Ebu Berekat en Nesefi kaže I potiranje cijele glave jedan put. Nabrajajući sunnete abdesta, Muhammed Faramurz Mulahusrev rekao je Jedan put potrati cijelu glavu – Neki učenjaci Hanefijske pravne škole smatrali su da je griješan onaj ko u kontinuitetu ostavlja potiranje cijele glave, kao što je slučaj s mnogim našim sunarodnjacima. Ibn Abidin je rekao, i potrati cijelu glavu jedan put, obuhvatajući je, pa ako bi kontinuirano ostavljao ovaj sunnet, bio bi griješan. Njegove riječi, obuhvatajući je, pojašnjavaju da je to sunnet kao što je ustvrdio u El Fethu, a potom je prenio citat iz El Kinije, u kojem se navodi da bi bio griješan onaj ko bi bez validnog razloga kontinuirano ostavio potiranje cijele glave. Rekao je, kao da je to zbog njegovog izbjegavanja sunneta. Insan bi trebao slijediti stalnu praksu Allahovog poslanika, sallallahu alaihi veselem, prilikom abdesta i potirati cijelu glavu, tako bi izašao iz razilaženja učenjaka, jer će ako bude potirao samo dio glave, biti obuhvaćen i kritikom onih koji su smatrali obaveznim potiranje cijele glave i onih koji su dopustili potiranje samo dijela glave, ali da se to ne čini kontinuirano. Izostavljanje pranja peta prilikom pranje nogu Od vremena poslanika, salallahu alihi veselem, do danas, postoje ljudi koji tokom uzimanja abdesta ne peru pete. Pranje nogu, što obuhvata pranje cijelog stopala sve do iza članaka, jedan je od osnovnih dijelova abdesta, bez čijeg upotpunjenja nije validan. Od Abdullaha ibn Amra, radi Allahu Anhu, prenosi se da je rekao Bili smo na povratku iz Meke ka Medini, pa smo se zaustavili na mjestu s vodom i ljudi su požurili da se abdeste kako bi klanjali ikindiju. Abdestili su se žureći, a mi smo došli do njih. Vidjevši da su im pete suhe i da ih nije dotakla voda, Allahov poslanik, salallahu alaihi sellem, rekao je Teško petama od vatre i upotpunite abdest. Kad izbilježi imam muslim. Poznati hanefijski učenjak Bedruddin el-Aini kaže Teško petama od vatre prijetnja koja se ne može shvatiti osim ako je izostavljen neki farz pri abdestu, a to obavezuje na sveobuhvatno pranje nogu. Shodno tome insan treba paziti da u potpuni abdest perući stopala u potpunosti, što obuhvata pete i stopala sve do iznad članaka. Tako će izbjeći da bude od onih koje obuhvata ova velika prijetnja. Učenje sure El Qader nakon abdesta. Neosnovan postupak koji se veže za abdest je učenje sure El Qader, Inna enzelnahu, nakon abdesta. Prethodno smo spomenuli riječi Ibnul Kajjima da ne postoji vjerodostojna predaja da je poslanik salallahu alaihi veselem učio nešto nakon abdesta osim ranije spomenute dove. Oni koji zagovaraju učenje sure El Qader nakon abdesta dokazuju to ništavnim hadisom koji nije dopušteno pripisivati Allahovom poslaniku, salallahu alaihi sellem. Rekao je šejh Albani, Hadis ko nakon abdesta prouči Inna enzelnahu fi lejletil qadr jedan put, bit će jedan od iskrenih, a ko je prouči dva puta, bit će upisan u registar šehida. A ko je prouči tri puta, uzvišeni Allah proživjeće ga s vjerovjesnicima ovaj hadis je apokrifan. Smatrati da je obaveza svaki dio tijela tokom abdesta oprati po tri puta. Među nekim ljudima vlada pogrešno uvjerenje koje ih ponekad može dovesti u nezgodnu situaciju, da se nije dopušteno abdestiti osim da se svaki dio tijela opere po tri puta. U sunnetu Allahovog poslanika, salallahu alaihi veselem, nalazimo da je uzimao abdest na četiri načina – iako je najčešće praktikovao svaki dio tijela oprati po tri puta, ali to ne isključuje validnost i dozvoljenost drugih načina. Pod A. Svaki dio tijela koji se pere prilikom uzimanja abdesta opere se jedan put. Ibn Abbas radi Allahu Anhu prenosi da je Allahov poslanik salallahu alaihi veselem uzimao abdest tako što je svaki dio tijela oprao po jedan put. Hadis bilježi Imam Buhari. Pod B. Svaki dio tijela koji se pere prilikom uzimanja abdesta opere se dva puta. Abdullah ibn Zaid radi Allahu anhu prenosi da je Allahov poslanik salallahu alaihi sellem uzimao abdest tako što je svaki dio tijela oprao po dva puta. Hadis bilježi imam Buhari. Pod C. Svaki dio tijela koji se pere prilikom uzimanja abdesta opere se tri puta – Osman radi Allahu anhu u poznatom hadisu pokazao je kako se abdestio Allahov poslanik sallallahu alaihi sellem, pa svaki dio tijela abdesta oprao po tri puta, osim glave koju je potrao jedan put, a potom je rekao da je vidio Allahovog poslanika sallallahu alaihi sellem da tako uzima abdest. Hadis bilježi Imam Buhari. Pod D. Neki dijelovi tijela operu se dva puta, a neki tri puta – U vjerodostojnim hadisima zabilježeno je da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem prilikom uzimanja abdesta neke dijelove tijela koji se peru tom prilikom prao dva puta, neke tri puta, a glavu potirao jednom. Hadis bilježi Imam Buhari. Nakon što je naveo predaje koje potvrđuju da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem prilikom uzimanja jednog abdesta neke dijelove tijela oprao tri puta – neki je dva puta, a neki je jedan put. Imam Tirmizi rekao je. Spomenuto je u više hadisa da se Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem abdestio tako da je neke dijelove tijela oprao jedan put, a neke tri puta. Dio islamskih učenjaka dopustio je takav postupak, ne vidjeći nikakav problem u tome da neko prilikom uzimanja jednog abdesta neke dijelove tijela opere tri puta, neke dva puta, a neke jedan put. Na osnovu spomenutog zaključujemo sljedeće. Abdest osobe koja svaki dio tijela opere jedan put validan je, prema konsenzusu učenjaka. To znači da nema nikakve pokuđenosti u tome da čovjek ponekad, naročito ako zatim ima potrebu, kao u slučaju nedostatka vode, kada žuri ili prilikom žestokih hladnoća, uzima abdest tako što će svaki dio tijela oprati jedan put. Ako bi to učinio i bez bilo kakve potrebe, njegov abdest je validan. Najbolji i najvrijedniji način uzimanja abdesta je pranje svakog dijela tijela po tri puta, osim glave, koja se potire jedan put. Kada je riječ o predajama koje govore o poslanikovom abdestu, najviše je onih u kojima se navodi da je poslanik uzimao abdest perući svaki dio tijela po tri puta. Može se smatrati sunnetom da čovjek nekad praktikuje jedan, nekad drugi, nekad treći način, a najvrijednije je da praktikuje pranje svakog dijela tijela po tri puta. Svi načini uzimanja abdesta preneseni su od poslanika sallallahu alejhi ve sellem i sve je to sunnet. Rekao je Imam Nevevi: Islamski učenjaci imaju jednoglasan stav o tome da je obaveza prilikom uzimanja abdesta svaki dio tijela oprati jedan put, a da je pranje svakog dijela po tri puta sunnet pohvalan postupak. Vjerodostojni hadisi potvrđuju pranje svakog dijela tijela prilikom uzimanja abdesta jedan put, po dva puta, po tri puta, te da je tokom uzimanja jednog abdesta neke dijelove tijela poslanik salallahu alaihi veselem prao tri puta, neke dva puta, a neke jedan put. Učenjaci su rekli da raznolikost hadisa ukazuje na to da je sve to dopušteno i da je pranje dijelova tijela po tri puta najpotpuniji način a da je pranje po jedan put dovoljno i validno. Ovako se ispravno razumije različitost u spomenutim hadisima. Uvjerenje da se po mestvama može potirati samo tokom zime. Za olakšicu potiranja po mestvama ili čarapama dio muslimana smatra da je isključivo vezana za zimu. Takvo uvjerenje neispravno je i neutemeljeno i nije mi poznato da je neko od eminentnih učenjaka umeta zastupao taj stav. Hadisi koji govore o olakšici potiranja po mestvama i čarapama općeg su karaktera i niko nema pravo svesti tu općenitost na određeno godišnje doba. Prenosi se od Šurejha ibn Hanija da je rekao Došao sam kod Aiše radi Allahu Anha i pitao je o potiranju po mestvama, pa mi je kazala Obrati se za to pitanje Ali radi Allahu Anhu. On je s poslanikom sallallahu alaihi veselem putovao – pa sam ga i upitao. Rekao mi je, dopustio je Allaho poslanik salallahu alaihi veselem da putnik potire po mestvama tri dana i tri noći, a onaj koji je u mjestu boravka da potire dan i noć. Hadis bježi imam muslim. Kada je upitano potiranju po mestvama tokom ljeta i je li potiranje svojstveno samo za zimu, šejh Abdulaziz ibn Baz kazao je, Općenitost vjerodostojnih hadisa koji govore o dozvoli potiranja po mestvama i čarapama ukazuje da je dopušteno potirati i ljeti i zimi. Nije mi poznat šerijatski dokaz koji ukazuje da je taj propis specifičan samo za zimu. Smatrati da abdest biva pokvaren nečim za što ne postoji dokaz. U našem narodu, a i u mnogim drugim, postoje pogrešna uvjerenja vezana za ono što kvari abdest, pa ćemo vidjeti da ljudi određene stvari ubrajaju u ono što kvari abdest, a u osnovi to nije potvrđeno validnim dokazom, što im dodatno otežava čuvanje abdesta. Naime, abdest je ibadet i kada se uzme ispravno, nikoga nema pravo poništavati, osim ako zato postoji jasan dokaz. Dokazi potvrđuju da abdest kvari samo nekoliko stvari. Sve što izađe na jedan od dva prirodna otvora, spolni organ ili analni otvor. Gubljenje svijesti i tvrdo spavanje. Doticanje spolnog organa po preferirajućem mišljenju. Konzumiranje devinog mesa po preferirajućem mišljenju. O nekim pitanjima islamski učenjaci imaju oprečna mišljenja, pa su neki rekli da to kvari abdest, a drugi da ne kvari, kao što su doticanje tijela žene bez zastora, istjecanje krvi, povraćanje, kupanje mrtvaca i otpadništvo od vjere. Vjernik bi trebao jasno poznavati šta kvari, a šta ne kvari abdest, ali ako bi iz predstrožnosti, kada mu to ne predstavlja poteškoću, i zbog onih stvari o kojima učenjaci imaju oprečna mišljenja, obnavljao abdest, ne bi pogriješio. Nakon što je spomenuo stvari koje po njegovom mišljenju kvari abdest, šejh Salih Feuzan El Feuzan rekao je Postoje stvari, pitanja u vezi s kojima učenjaci imaju oprečne stavove kvari li abdest ili ne, kao što su doticanje spolnog organa, doticanje žene sa strašću, kupanje mrtvaca, otpadništvo od islama – Neki su za sve to smatrali da kvari abdest, a drugi su opet mislili da ne kvari. Sva ova pitanja podložna su razilaženju i ičtihadu, ali ako bi insan zbog svih ovih stvari uzimao abdest, izlazeći na taj način iz razilaženja učenjaka, lijepo bi postupio. واشرح به Šta sve ne kvari abdest, a mnogi misle suprotno. U nastavku ćemo spomenuti nekoliko stvari koje ljudi često ubrajaju u ono što kvari abdest, a u osnovi zato ne postoji validan dokaz, niti je to spomenuo neko od učenjaka. Mnogo je onih koji ne mogu shvatiti da nije svaka zabranjena stvar ujedno i ono što kvari abdest, pa im to predstavlja veliki problem u razumijevanju ove tematike. Ne postoji uzročno-posljedična veza između zabranjenih stvari i onoga što kvari abdest. Da bismo za određenu stvar rekli da kvari abdest, moramo zato imati jasan dokaz iz Kur'ana ili Sunneta. Prvo, vulgaran govor. Vulgaran govor kao i psovke, osim oni za koje su učenjaci rekli da su dijelo koje izvodi iz vjere, ne kvari abdest. Međutim, to ne znači da je dozvoljeno izgovarati vulgarne riječi i psovati. Drugo, dodirivanje nečistoće ne kvari abdest. Osoba koja dotakne nečistoću treba je ukloniti prije nego što počne s namazom, ali samo doticanje nečistoće ne kvari abdest. Treće, odsjecanje nokata, šišanje kose i uklanjanje dlaka ispod pazuha ne kvari abdest. Četvrto, konzumiranje duhana ne kvari abdest. Međutim, to ni u kojem slučaju ne znači da je ono dozvoljeno. Naprotiv, zabranjeno je na osnovu mnogih dokaza koji zabranjuju konzumiranje štetnih stvari i nanošenje štete sebi i drugima. Peto. Gledanje u žene ne kvari abdest. Bez obzira na to je li riječ o supruzi ili nekoj ženi s kojom muškarac može stupiti u brak, vidi li ono što mu je dozvoljeno ili ono što mu nije dozvoljeno vidjeti. Također, to ni u kojem slučaju ne znači da je dozvoljeno gledati žene strankinje. Šesto. Skidanje mahrame, hijjaba, kada je riječ o ženama, ne kvari abdest, pa makar to bilo pred onim ko ne smije vidjeti njen avret. To ni u kojem slučaju nije odobravanje otkrivanja žene pred muškarcima koji s njom mogu sklopiti brak. Sedmo erekcija, uključivanje spolnog organa i osjećaj nagona strasti ne kvari abdest, sve dok čovjek ne doživi ejakulaciju, kada je obavezan kupati se ili dok se ne dogodi da iz spolnog organa isteče mezij ili vedij, koji će uzrokovati kvarenje abdesta. Osmo. Sam ulazak u nužnik bez obavljanja nužde ne kvari abdest. Deveto. Zvukovi u stomaku koje čovjek čuje, poznati u narodu kao krčanje crijeva, ne kvare abdest. Za razliku od ispuštanja vjetra koje ga kvari. Deseto. Korištenje šminke, ulja za kosu i stavljanje kane na ruke i kosu ne kvari abdest. 11. Hranjenje djeteta iz prsa, dojenje, ne kvari abdest dojilji. Dvanaesto slušanje muzike ne kvari abdest. Međutim, to ni u kojem slučaju ne znači da je slušanje muzike dozvoljeno. Zabranjeno je po mišljenju sve četiri pravne škole. 13. Žena neće izgubiti abdest ako vidi muškarca, bez obzira na to kojeg muškarca i koji dio njegovog tijela vidjela. Također to ne znači da je ženi dozvoljeno gledati u stidne dijelove tijela muškaraca koji s njom mogu sklopiti brak. Kako se abdestio Allahov poslanik? Nakon ukazivanja na neke najbitnije greške vezane za abdest, smatram korisnim da napišemo kako se abdestio Allahov poslanik, salallahu alaihi veselam. Prvo, imati namjeru u srcu da abdestom želi postići pravnu čistoću, kako bi mogao činiti ibadete za čiju se validnost uvjetuje abdest, kao što je namaz. Drugo, izgovoriti bismilu. Treće, oprati šake do zglobova. Četvrto, isprati nos i usta. To se čini desnom rukom. Nos se ispire tako što se desnom rukom donese voda do nosa, potom ušmrkivanjem uvuče u nos – a zatim lijevom rukom isekne i izbaci napolje. Usta se ispiru tako da se voda desnom rukom donese do usta, potom se promučka pa izbaci. Peto. Oprati lice, pazeći da se opere cijelo lice s prethodno spomenutim granicama, uzduž od vrha čela, početka mjesta gdje niče kosa, pa sve do dna lica, do ispod bradne kosti, a poprečno od jednog do drugog uha. Šesto. Oprati ruke, desnu potom lijevu, od vrhova prstiju sve do iza lakata, pazeći da se opere cijel lakat. Sedmo. Potrati mokrim rukama cijelu glavu jedan put, počevši je od prednjeg dijela glave sve do potiljka, a potom vratiti ruke na mjesto odakle je i počelo potiranje. Potom će potrati uši, kaži prstima, unutrašnji, a palčevima vanjski dio. Osmo. Oprati stopala do iza članaka, pazeći da ne ostane nešto što nije obuhvaćeno praljem, kao što su pete ili prostor između prstiju. Deveto. Proučiti dobu nakon abdesta. Ešhedu en la ilaha illallahu wa enne Muhammeden abdullahi wa rasuluhu. Allahumme dja'alni minet tawabine abdullahi وَجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِرِينَ Deseto. Obaveza je paziti na redoslijed radnji prilikom uzimanja abdesta. 11. Ne treba praviti pauze toliko da se dio koji smo prethodno prali osuši prije nego što završimo s pranjem sljedećeg. 12. Svaki dio tijela najviše se može oprati po tri puta, osim glave koja se potire samo jedan put. 13. U pranju ruku i nogu prednost se daje desnoj strani. Ako bi se prvo oprala lijeva, abdest je validan, s tim što je izostavljen sunnet davanja prednosti desnoj strani. 14. Pokuđeno je rasipati vodu. والفرقان إليه Greške prilikom uzimanja gusula Uzimanje gusula nakon spolnog odnosa spada u ibadet, jer se tako vjernik pokorava naredbi gospodara da se kupanjem očisti od pravne nečistoće džunupluka. Hadisi zabilježeni od Božijeg poslanika, salallahu alaihi sellem, a koje prenose njegove supruge, precizno su nam pojasnili kako se treba očistiti od džunupluka. U nastavku ćemo spomenuti nekoliko najbitnijih grešaka vezanih za ovo pitanje, za koje se opet veže ispravnost namaza, jer ako se insan ne očisti od džunupluka, ne može klanjati, a ako bi i klanjao, namaz mu ne bi bio validan. Prvo, ostavljanje kupanja od džunupluka – Imao sam priliku čuti da u našem narodu postoje ljudi koji ne vjeruju u nešto što se zove pravna nečistoća, džunuplog, pa se ne kupaju nakon spolnog odnosa, iako nas je islam jasnim argumentima Kur'ana i Sunneta obavezao na to. Nakon spolnog odnosa, insan se smatra pravno nečistim i obaveza mu je okupati se tako što će skvasiti cijelo tijelo s namjerom čišćenja od džunuploka. Rekao je uzvišeni Allah, o vjernici, kad hoćete molitvu obaviti, lica svoja i ruke svoje do iza lakata operite, a dio glava svojih potarite i noge svoje do iza članaka, a ako ste džunubi, onda se okupajte. Sura El Maide, šesti ajet. Od Aiše radi Allahu Anha prenosi se da je Allahov poslanik sallallahu alaihi vasallam rekao, Kada muškarac legne između četiri ženina uda, ruku i nogu, a potom se dotaknu spolni organi, kupanje postaje obaveza. Bilježi imam muslim. Ovi i mnogi drugi argumenti jasno ukazuju da je obaveza okupati se nakon spolnog odnosa s namirom čišćenja od džunupluka, koji nas spriječava da obavljamo određene ibadete za čiju se validnost uvjetuje pravna čistoća. Drugo, kupanje u slučaju spolnog kontakta bez ejakulacije. Ostalo je da pojasnimo da je kupanje obavezno i nakon svakog intimnog kontakta, pa makar i ne došlo do ejakulacije. Neke osobe imaju uvjerenje da je obaveza kupati se samo nakon spolnog kontakta u kojem je došlo do ejakulacije. To je neispravno. U sunetu Allahovog poslanika, sallallahu alaihi ve sellem, nalazimo jasne dokaze koji potvrđuju da čovjek postaje džunup samim spolnim kontaktom, bez obzira na to je li došlo do ejakulacije ili ne. U početku islama postojao je propis o obaveznosti kupanja samo ako je tokom spolnog kontakta došlo do ejakulacije. U protivnom, to nije bila obaveza. Što je dokinuto propisom koji je i danas na snazi, da je kupanje obavezno nakon spolnog kontakta bilo ejakulacije ili ne bilo. Neki učenjaci navode konsenzus u vezi s obaveznošću kupanja nakon spolnog odnosa u kojem nije došlo do ejakulacije. U jednoj od predaja prethodno citiranog hadisa Aisha radi Allahu Anha o obaveznosti kupanja nakon spolnog kontakta ima dodatak. Pa makar i ne došlo do ejakulacije, bilježi imam muslim. Ovdje ostaje da se pojasni dio hadisa. Potom se dotaknu spolni organi. Odnosi li se to na svako dodirivanje spolnih organa muškarca i žene ili na nešto drugo? Učenjaci četiri pravne škole definisali su da dodirivanje spolnih organa nakon kojeg kupanje postaje obaveza podrazumijeva ulazak cijelog glavića u ženski spolni organ. Knjige Hanefijskog mezheba kada govore o definiciji doticanja spolnih organa iz kojeg proizlazi obaveza kupanja, navode govor Kadije Ebu Jusufa. Kada glavić potpuno uđe, da se ne vidi, kupanje je obavezno, bez obzira na to je li bilo ejakulacije ili nije. Shodno tome, ako bi prilikom intimnog kontakta supružnika zaista došlo samo do dodirivanja spolnih organa bez ulaska muškog spolnog organa u ženski, a ne bude ni ejakulacije, kupanje u toj situaciji nije obaveza. Treće. Spriječavanje vode da dođe do svih dijelova tijela, na primjer uslijed nošenja kape na glavi ili nalakiranih noktiju. Jedna od grešaka koja se veže za gusul jeste i to što neki ljudi iz njima poznatih razloga stavljaju kapu ili nešto drugo na glavu kako bi ispriječili dolazak vode do kose, dok s druge strane postoje žene koje se abdeste ili kupaju od džunupluka, a na njihovim noktima je lak koji ispriječava dolazak vode do tijela i čini abdest ili gusul neispravnim. Da bi kupanje bilo validno prema onome što je zabilježeno u vjerodostojnim hadisima, treba skvasiti cijelo tijelo. Dakle, ako bi se neko kupao, a neke dijelove tijela ne bi pokvasila voda, to kupanje ne bi bilo validno. Uvaženi šejh El Useimin rekao je, postoje dva načina kupanja. Prvi je minimalni, zadovoljavajući – a to je da se pokvasi cijelo tijelo vodom uz ispiranje usta i nosa. Osoba koja pokvasi cijelo tijelo otklonila je od sebe veliku pravnu nečistoću i postala čista na osnovu ajeta. Kada budete džunubi, očistite se. Drugi je potpuno kupanje, a to je da se okupa onako kako se kupao Allahov poslanik, sallallahu alaihi veselam. Naime, sunnet je prvo oprati ruke – zatim spolni organ i onaj dio tijela koji se isprljao u spolnom činu. Nakon toga će uzeti abdestu u potpunosti, posuti vodu po glavi tri puta, pa oprati ostali dio tijela i to je potpuni način kupanja. Četvrto. Ostavljanje namaza osobe koja nije u mogućnosti uzeti abdest, a ne želi uzeti tajemom. Neki ljudi u neznanju spremni su ostaviti namaz kada ne mogu uzeti abdest. Naročito ako su u pitanju vanredne situacije, kao što je bolest. Tako ćemo vidjeti da mnogo ljudi kao izgovor za ostavljanje namaza u periodu bolesti ili ležanja u bolnici navodi da ne mogu uzeti abdest. Uzvišeni Allah propisao je pripadnicima ovog umeta da kad se nađu u situaciji da nemaju vode ili je imaju, ali im njeno korištenje šteti zdravlju ili usporava ozdravljenje, uzmu tejemum, kaže gospodar svjetova. O vjernici, kad hoćete molitvu obaviti, lica svoja i ruke svoje do iza lakata operite, a dio glava svojih potarite i noge svoje do iza članaka, a ako ste džunubi, onda se okupajte. A ako ste bolesni ili na putu, ili ako ste izvršili prirodnu potrebu, ili ako ste se sastajali sa ženama, a ne nađete vode, onda rukama svojim čistu zemlju dotaknite i njima lica svoja i ruke svoje potarite. Allah ne želi da vam pričini poteškoće, već želi da vas učini čistim i da vam blagodat svoju potpuni, da biste bili zahvalni. Sura El Maide, šesti ajet. Od Ammara ibn Jasira radijallahu anhu prenosi se da je rekao Vjerovjesnik sallallahu alaihi ve sellem poslao me radi nekog posla pa sam se odžunupio i nisam našao vode pa sam se žereći ukloniti dženabet valjao po zemlji kao što to čini životinja. Potom sam otišao vjerovjesniku sallallahu alaihi ve sellem i spomenuo mu to – A on reče, dovoljno ti je bilo da si učinio rukama ovako. Potom je rukama udario po zemlji jedan put, a onda potrao lijevom po desnoj, vanjski dio šaka i lice. Bilježe Buhari i Muslim. Na osnovu ovih, a i mnogih drugih argumenata, ako se vjernik nađe u situaciji da nema vode ili je ima, ali se boji njenog korištenja, dozvoljeno mu je uzeti tejemom na način spomenut u hadisu i nije mu dozvoljeno u tim situacijama odgađati namaz izvan njegovog propisanog vremena. Peto. Smatrati da je osoba u stanju džunupluka stvarno nečista i da se u takvom stanju ne treba kretati izvan kuće. Kao što postoje oni koji se ne kupaju od džunupluka, ne priznajući nešto što se zove pravna nečistoća, postoje i oni koji pretjeruju kada je riječ o džunupluku, pa smatraju da je osoba u tom stanju stvarno nečista, da ne treba izlaziti iz kuće i ako izađe da je baksuz i da ga može zadesiti neka nedaća. To je neispravno uvjerenje. Da, najbolje je da se insan odmah okupa nakon spolnog kontakta kako ne bi zaboravio to učiniti, pa možda nastupi namasko vrijeme, a on još bude u tom stanju. No ako ima bilo kakvu potrebu da odgodi kupanje ili izađe iz kuće i obavi neke poslove, a potom se vrati kući i okupa se, u tome nema ništa sporno. Ebu Hureyre radi Allahu Anhu pripovijedao je. Sreo sam Allahovog poslanika, salallahu alaihi veselem, na jednom od medinskih puteva, a bio sam džunup, pa me uzeo za ruku i skupa smo prošetali. Nakon toga Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem sjeo je, a ja sam krišom otišao okupati se. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem primijetio je da me nema, pa me kad sam se vratio upitao: "Gdje si bio, Ebu Hureyre?" Allahov poslanice, bio sam džunup i bilo mi je neugodno sjediti s tobom u takvom stanju. Odgovorio sam. Poslanik, sallallahu alaihi ve sellem, reče Subhanallah, zaista vjernik ne može biti nečist, bilježe Buhari i Muslim. Imam Buhari citirao je ovaj hadis u poglavlju koje je naslovio Džunup može izaći iz kuće i otići do pijace, iz čega se jasno vidi da je njime želio dokazati činjenicu o kojoj govorimo, a to je da nema smetnje da osoba u stanju džunupluka izađe iz kuće i obavi neke svoje poslove. Rekao je Šerafuddin et Tibi. Ovaj hadis dokazuje da je dopušteno odgoditi kupanje i da Čunup ode obaviti neki svoj posao. Šesto. Kupanje od istjecanja mezija. Neki muškarci ne znaju razlikovati spermu od predejakulacije tečnosti, mezija – Pa zbog toga kad god vidje neku tečnost koja istječe iz spolnog organa, pomisle da je to sperma i da im je kupanje obaveza, što im predstavlja veliki problem, naročito ako se ta pojava događa često i u zimskom periodu. Vjernik bi trebao znati da kupanje postaje obaveza kada muškarac doživi ejakulaciju, a ako je riječ o istjecanju mezija, tada čovjek samo gubi abdest – ali mu se nije obaveza okupati. Šta je mezije? Mnogi učenjaci definisali su tu tečnost riječima bijela, bistra, sluzava tečnost koja izlazi prilikom nadražaja ili razmišljanja o spolnom općenju. Osnova ovog poglavlja uzeta je iz hadisa Alije radijallahu anhu koji je rekao Imao sam mnogo problema s mezijem – A stidio sam se o tome pitati Allahovog poslanika, sallallahu alaihi ve sellem, zbog mjesta njegove čerke kod mene. Pa sam naredio Miktadu ibn El Esvedu da ga pita, pa mu je rekao, neka opere spolni organ i uzme abdest. Bilježe Buhari i Muslim. U drugoj opširnoj predaji ovog hadisa zabilježene su riječi Alije. Imao sam mnogo problema s mezijem, pa sam se u zimskom periodu kupao zbog toga, sve dok mi nisu ispucala leđa zbog čestog kupanja, pa sam upitao Allahovu poslanika, ili je o tome upitan Allahov poslanik sallallahu alaihi ve pa je rekao, ne čini tako, nego kad vidiš mezilj, operi spolni organ i uzmi potpuni abdest za namaz, a kada vidiš spermu, tada se trebaš okupati zekat isbilježe imami Ahmed i Ebu Davud. Pravni propisi vezani za mezij Islamski učenjaci vezano za mezij imaju jednoglasan stav da je to nečistoća. Na osnovu riječi Allahovog poslanika, salallahu alaihi sellem, kada vidiš mezij, operi svoj spolni organ. Međutim, razilaze se u vezi s načinom čišćenja. Isticanje mezija kvari abdest – po jednoglasnom stavu učenjaka, na osnovu riječi Allahovog poslanika, salallahu alaihi veselem, neka opere spolni organ i abdesti se. Nije obaveza kupati se zbog istjecanja mezija po konsenzusu islamskih učenjaka, a na osnovu riječi Allahovog poslanika, salallahu alaihi veselem. Ne čini tako, ne trebaš se kupati zbog istjecanja mezija, nego kada vidiš mezij, operi spolni organ i uzmi potpuni abdest za namaz, a kada vidiš spermu, tada se trebaš okupati. Osobi koja vidi mezilj, propisano je da prilikom pranja spolnog organa opere i testi se, na osnovu hadisa od Abdullaha ibn Sada el Ensarija. Pitao sam Allahovog poslanika, salallahu alaihi veselem, o tečnosti koju vidim nakon džunupluka, pa mi je rekao, to je mezilj, a svaki energičan muškarac izbacuje mezij. Zbog te tečnosti operi spolni organ i testi se i abdesti se kao za namaz. Bilježi imam Ebu Davud. Ako se desi da mezij uprlja odjeću, po mišljenju većine islamskih učenjaka, tragove mezija obaveza je oprati kao što se to čini prilikom čišćenja drugih vrsta nečistoće, a po mišljenju imama Ahmeda, nije stroga obaveza to potpuno oprati vodom, nego je dovoljno poprskati, a na osnovu predaje Sehla ibn Huneifa, radi Allahu Anhu, u kojoj stoji. Imao sam mnogo problema s mezijem i zbog toga sam se često kupao, pa sam upitao Allahovog poslanika, salallahu alaihi sellem, o tome, a on je rekao, dovoljan ti je abdest, upitao sam, šta da učinim s odjećom na koju je kanuo Mezij? Odgovorio je, dovoljno ti je da uzmeš šaku vode i njome poprskaš mjesto na odjeći koje je ukapano Mezijem. Kad ispilježi imam Ebu Davud. Prema odabranom mišljenju, istjecanje Mezija ne kvari post. Rezime o vrstama tečnosti koje izlaze iz spolnog organa i pravnim propisima – vezanim za njih. Sperma, menij. Ako izađe u mlazu i sa strašću, čovjek postaje pravno nečist, džunup, te mu je obaveza okupati se. Izlazak sperme sa strašću također uzrokuje neispravnost posta, izuzev ako se ejakulacija dogodi u snu, tada ne kvari post, po konsenzusu učenjaka, ali je obavezno kupanje. Po ispravnom mišljenju sperma je čista za razliku od mezija i mokraće koji su nečisti. Mezij Izlaskom mezija gubi se abdest. Ova tečnost je nečista. Zbog njenog istjecanja obaveza je oprati spolni organ zajedno s testisima, dok kupanje nije obavezno. Istjecanje mezija ne kvari post. Mokraća, urin, Isticanje mokraće uzrokuje gubljanje abdesta. Urin je nečist i obaveza je oprati odjeću ili dio tijela na koji dospije, ali istjecanje urina ne uzrokuje obaveznost kupanja. Rezime propisa o gusulu kada je obaveza okupati se? Pod A. Nakon spolnog kontakta, pa makar i ne bilo ejakulacije, pod uvjetom da je došlo do ulaska muškog spolnog organa u ženski. Pod B. Nakon izlaska sperme, bilo u snu ili na javi. Ako je na javi, mora biti uz osjećaj strasti i u mlazu. Ako bi sperma izašla bez strasti kao plod bolesti, kupanje nije obavezno. Ako izađe u snu, ne uvjetuju se osjećaj strasti ni mlaz, ali je kupanje obaveza u svakom slučaju. Pod C. Nakon primanja islama, po mišljenju nekih učenjaka. Pod D. Nakon smrti, kupanje mrtvaca. Pod E. Nakon završetka hajza ili nifasa. Kako ispravno potpuno uzeti gusul? kako je zabilježeno da je to činio Allahov poslanik. Potrebno je imati nijet za uzimanje gusula, to jest da se u srcu namjerava kupanjem očistiti od šerijetske nečistoće. Nijet je u srcu i ne treba ga izgovarati. Oprati šake. Očistiti ostatke tjelesnih tečnosti sa spolnog organa i oko njega. Ponovo oprati šake uzeti abdest kao što se uzima za namaz, oprati glavu. Oprati, skvasiti čitavo tijelo dajući prednost desnoj strani nad lijevom. Napomena. Osoba koja na spomenuti način uzme gusul, nema potrebe uzimati abdest odmah nakon toga, pod uvjetom da tokom kupanja nije učinila ništa što kvari abdest, kao što je doticanje spolnog organa, puštanje vjetra ili uriniranje. Nakon kupanja na spomenuti način, insan je pravno čist i može klanjati bez ponovnog uzimanja abdesta. Allahu akbar! Allahu akbar! Allahu akbar! Allahu akbar! Greške vezane za ezan i kamet Vrijednost ezana Prije navođenja najbitnijih grešaka vezanih za ezan i kamet, treba napomenuti da je učenje ezana i badet i njegovom izvršiocu obećane su mnoge nagrade. Žalosno je da u mnogim džematima te nagrade propadaju i uzimaju ih kasetofoni i CD playeri. Prvo, Mujezini će na sudnjem danu imati najduže vratove. Muavija ibn Ebu Sufjan radi Allahu Anhu prenosi da je čuo Allahovog poslanika salallahu alaihi sellem kako kaže Ljudi s najdužim vratovima na sudnjem danu bit će mu jezini. Postoji mnogo komentara islamskih učenjaka o značenju ovog hadisa. Rekao je šejh Huseymin. Kad budu proživljeni ljudi na sudnjem danu, mujezini će imati odliku koju neće imati niko drugi osim njih, a to je da će biti najdužih vratova, pa će potome biti prepoznatljivi, što svakako ukazuje na njihovu vrijednost. Razlog je to što su glasno uzdizali riječi Ezana, veličali Allaha tekbirom, riječima Teuhida, čistog monoteizma, te svjedočili poslanicu Allahovom poslaniku, pozivali ljude na namaz i na spas a sve su to činili s uzdignutih mjesta, pa je zbog toga njihova nagrada u skladu s tijelom koje su činili, tako da su njihove glave i lica uzdignuti putem izuženih vratova. Drugo, Ezan udaljava šeitana. Ebu Hureyre radi Allahu Anhu prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi veselem rekao Kad se oglašava poziv za namaz, to jest kad se uči Ezan, šeitan se dadne u bijeg, bučno puštajući vjetrove, a sve to kako ne bi slušao Ezan. Kad se Ezan završi, on se vrati. Kad se uči i kamet, on ponovo pobjegne, a kad se i kamet prouči, on se još jednom vrati kako bi čovjekove misli odvraćao od namaza govoreći mu. Sjeti se toga i toga, misli o tome i tome, a ničega od toga nije se mogao sjetiti ranije. Tako šeitan čini sve dok čovjek ne zaboravi koliko je rekata klanjao. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Treće. Kada bi ljudi znali kolika je vrijednost Ezana, bacali bi kocku da odrede ko će ga učiti. Kolika je nagrada za učenje Ezana u slučaju kad ne postoji imenovan mu jezin, koji to čini, govori nam sljedeći hadis. Ebu Hureyri radi Allahu Anhu prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Kada bi ljudi znali kolika je vrijednost Ezana i prvog Safa, oni bi, kada ni na koji drugi način to ne bi mogli odrediti, bacanjem kocke odlučili ko će učiti Ezan ili klanjati u prvom Safu. Kada bi znali kolika se vrijednost krije u ranjenju na namaz, i u tome bi se natjecali, a da znaju kolika je vrijednost jacijskog i sabahskog namaza, dolazili bi na njih, pa makar i pužući. Hadis bilježe Buhari i Muslim. Četvrto. Ništa neće čuti glas mu jezina, a da mu neće biti svjedok na sudnjem danu. Ebu Sejd al-Hudri radi Allahu Anhu prenosi da je čuo Allahovog poslanika sallallahu alaihi veselem kako kaže – Ništa i niko neće čuti glas mu jezina, džin, čovjek ili neko drugi, a da mu neće svjedočiti na sudnjem danu. Bilježi Buhari. Peto. Mu jezinu se oprašta sve dokle doseže njegov glas. Berra ibn Azib radi Allahu Anhu prenosi da je Allaho poslanik sallallahu alaihi sellem rekao U istinu Allah i njegovi meleci donose salavat na prvi saf, a mu jezinu se oprašta sve dokle dopire njegov glas i sve što ga čuje potvrđuje mu istinitost od vlažnog ili suhog, živog ili neživog i njemu pripada nagrada poput nagrade onih koji klanjaju s njim. Hadis bilježi imam Nesai. Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem dovio je za oprost mu jezinima. Ebu Hureyre radijallahu Anhu prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao Allahu moj, uputi imame i oprosti mu jezinima. Hadis bilježe imami Ebu Davud i Tirmizi. Sedmo. Ezanom se brišu grijesi i zaslužuje ulazak u džennet. Ukbe ibn Amir radijallahu Anhu prenosi da je čuo Allahovog poslanika, salallahu alaihi sellem, kako kaže Vaš gospodar divi se čovjeku koji čuva ovce na planini, pa prouči ezan za namaz i klanja. Svevišnji Allah kaže Pogledajte ovog mog roba, uči ezan i obavlja namaz, rahujući od mene. Ja ću mu sigurno oprostiti grijehe i uvesti ga u džennet. Hadis bilježi imam Ebu Davud. Greške u vezi Sezanom i Kametom Nakon što smo vidjeli kakve se velike nagrade obećavaju za učenje Ezana, a iz čega proizlazi da je to odabrani ibadet, u nastavku ćemo spomenuti nekoliko grešaka vezanih za njega. Puštanje Ezana na radiju s CD-a ili na bilo koji drugi način u kojem čovjek direktno ne uči Ezan. Mnogi ljudi ne shvataju da je učenje ezana i badet, dakle, da bi bio validan, uvjetuje se da ga uči insan, razumno biće, jer samo on može imati nijet prilikom učenja ezana. Puštanje ezana s cd ili onoga što mu sliči smatra se novotarijom i zabranjenim postupkom u kojem muslimanu nije dopušteno učestvovati. Oni koji puštaju ezan s cd prave nekoliko prijestupa. Pod A. Uskraćuju muslimanima, a i sebi, veliku nagradu obećanu za učenje ezana, ali i za sve ostale ibadete koji se vežu za ezan, kao što je ponavljanje za mujezinom i slično. Pod B. Time su prouzrokovali da u mjestu u kojem se to čini ljudi ostaju bez validno proučenog ezana, što je grijeh, jer je ispravno mišljenje da je učenje ezana kolektivna obaveza, što znači da ako neko od njih to učini, niko neće biti griješen, a ako to niko ne učini ili ezan bude pušten s CD-a, onda su svi griješni i smatra se da u tom mjestu nije proučen ezan. Pod C. Takav postupak otvara vrata drugim novotarijama i prekršajima u vjeri, naročito kad ih čine oni koji bi ljudima trebali biti uzor u praktikovanju islama. Čudno je da su najveće svjetske pravne institucije kolegiji koji se bave savremenim pitanjima i koji okupljaju najveće alime svijeta već poodavno govorili o tome i da se veliki broj mu jezina i imama tako jednostavno oglušuje o njihove stavove. Islamski pravni kolegiji pri Rabiti El Međma El Fikhi El Islami na zasjedanju održanom u Mekki prije više od 30 godina – raspravljao je o tom pitanju i zaključio. Prilikom nastupanja namaskog vremena nije dozvoljeno zadovoljiti se puštanjem ezana u mesčidu posredstvom kasetofona i sličnih aparata i time se ne ispunjavaju uvjeti ovog ibadeta i to nije propisani ezan. Muslimanima je obaveza da lično prouče ezan prilikom nastupanja namaskog vremena u svakoj džamiji, baš kako su to naslijedili iz vremena Allahov poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem pa sve do današnjih dana. U knjigama Hanefijskog mesheba nalazimo da su učenjaci uvjetovali da mu jezin treba biti razuman muškarac. Ezan nerazumne osobe smatrali su neispravnim, uz obavezu da se ponovi. Ako su smatrali ezan nerazumne osobe neispravnim s obavezom ponavljanja, Šta bi onda rekli za ezan pušten s CD-a? Rekao je Imam El Babarti. Mujezin treba biti muškarac, razuman, poznavalac sunneta i namaskih vremena. Ezan razumnog djeteta je ispravan, bez bilo kakve pokuđenosti, po knjigama Zahiri Rivajeta. A ezan punoljetnog je bolji. Ezan nerazumnih osoba ili pijanice treba ponoviti. Drugo, Smatrati da čovjek koji klanja sam, a ne u džematu, ne treba učiti ezan. Veliki broj ljudi smatra, što pokazuju i svojom praksom, da je ezan propisan samo kad se namaz obavlja u džematu. Učenje ezana pohvalan je postupak, čak i kad osoba klanja pojedinečno. Od Ukbe ibn Amira, radi Allahu Anhu, prenosi se da je čuo Allahovog poslanika kako govori. Divi se, čudi se tvoj gospodar pastiru koji čuva stado ovaca na vrhu visoke planine, uči jezan za namaz i klanja, pa uzvišeni kaže, pogledajte ovog mog roba, uči jezan, klanja, boji se mene, a ja sam mu oprostio i uveo ga u džennet. Hadis bilježi imam nesaji. Treće, ubacivanje u jezan onoga što mu ne pripada. Neki ljudi u neznanju ubacuju u ezan riječi koje nisu zabilježene u vjerodostojnim predajama od Allahovog poslanika. Tako su zabludile šije Rafidije u ezan ubacile riječi Ešhedu enne alijen velijullah. Svjedočim da je Alija Allahov štićenik. Gledano s naučnog aspekta, na tu navotariju nema potrebe odgovarati – Odgovor na nju znaju i najmanja djeca koja odrastaju u ehlisunetskoj sredini. Ni u jednom hadisu zabilježenom od Allahovog poslanika sallallahu alaihi sellem ne spominje se taj dodatak. Praksa cijelog ummeta svjedoči neispravnosti toga, jer u cijelom svijetu od istoka do zapada nigdje se u Eza ne dodaje spomenuti dodatak, osim kod njih, što je razumnom čovjeku dovoljno da shvati da je riječ o novotariji koja opet ima svoju ideološku pozadinu. Ta novotarija sigurno potpada pod riječi Allahov poslanika, salallahu alaihi sellem, ko uvede u ovu našu vjeru ono što nije od nje, to će biti odbačeno. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Četvrto. Nepoznavanje kodeksa ponašanja vezanog za Ezan i mujezina. Prilikom učenja Ezana dio ljudi pravi nekoliko grešaka usjed nepoznavanja kodeksa ponašanja Adaba koji su učenjaci spomenuli, a koji se veže za osobu koja uči Ezan i način obavljanja ovog ibadeta. Pod A. Mujezin treba imati namjeru naumiti učenje Ezana, jer je on ibadet, što znači da je uvjet za ispravnost Ezana donošenje nijeta za njegovo učenje. Pod B. Mujezin mora biti musliman, jer se ibadeti ne primaju od nemuslimana. Pod C. Mujezin mora imati sposobnost raspoznavanja, dakle, za validnost ezana ne uvjetuje se punoljetnost učača, nego njegova sposobnost rasuđivanja, što u većini slučajeva nastupa u sedmoj godini, prema onome što su učenjaci spomenuli u vezi s tim pitanjem. Pod D. Mujezin mora biti razuman, pametan, jer ezan koji prouči nerazuman čovjek kao i svaki drugi ibadet neće biti ispravan. Pod E. Mujezin mora biti muškarac, jer ženama nije propisano da uče ezan. U historiji islama nije zabilježeno da je žena bila mujezin, osim onoga što imamo u današnjem vremenu. Pod F. Rekao je El Kasani. Pokuđeno je da žena uči ezan po svim predajama mezheba, jer ako bi učila ezan povišenim glasom, počinila bi grijeh. A ako bi učila sniženim glasom, ostavila bi sunnet podizanja glasa prilikom učenja ezana. Žene nisu učile u vremenu Selefa, pa je to novotarija. A Allahov poslanik rekao je, svaka nova stvar u vjeri je novotarija pod G. Mujezin treba biti pravedna i povjerljiva osoba. Pod H. Lijepo je da prilikom učenja Ezana mujezin bude pod abdestom, a ako bi ga proučio bez abdesta, to ne bi utjecalo na njegovu validnost. Pod I. Učiti Ezan na uzdignutom i za ljude vidnom mjestu. Pod I. Učiti Ezan stojeći, okrenut prema kibli. Pod K prilikom učenja staviti kaži prste u uši. Pod L. Šemsuddin Serahsi kaže Mujezin će staviti dva prsta u uši zbog riječi Allahov poslanika koji je rekao Bilal radi Allahu Anhu. Kada učiš ezan, stavi prste u uši. To će ti pojačati glas. Pod M. Prilikom učenja riječi Hayya ale salah, glavom zakrenuti udesno, a prilikom učenja riječi Hayya alal felah ulijevo, bez pomjeranja stopala i cijelog tijela. Pod n. Rekao je Ebu Beker es Semerkandi. Od stvari koje se vežu za ezan jeste i to da mu jezin bude okrenut u pravcu kible, osim kada dođe do riječi Hayya alal salah i Hayya alal felah. Tada će zakrenuti lice desno i lijevo, a neće pomicati stopala. Peto. Nepoznavanje dova koje se uče nakon ezana, te stalno učenje fatihe nakon ezana. Mnogi ljudi našeg područja svaki put nakon ezana uče fatihu, što je suprotno sunnetu poslanika. Vjernik bi trebao odvojiti malo vremena u svom životu i podučiti se dovama zabilježenim u sunnetu poslanika, a koje se vežu za ezan. Osoba koja čuje učenje ezana treba ponavljati za mu jezinom. Od Ebu Sejde radi Allahu Anhu prenosi se da je Allahov poslanik sallallahu alaihi veselam rekao Kada čujete ezan, ponavljajte isto što govori i mu jezin. Bilježe Buhari i Muslim. Ovaj hadis je općeniti kad mu jezin prouči jednu rečenicu ezana, insan treba ponoviti za njim istu rečenicu. Iz ovog općeg propisa izuzimaju se riječi mu jezina hajjal salah i hajjal al-felah, kada će onaj ko sluša ezan reći La haule wa la kuvvete illa billah. Omer ibn el-Hatab radi Allahu anhu prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao Kada mu jezin kaže Allahu ekber, Allahu ekber, a neko od vas ponovi Allahu ekber, Allahu ekber. Zatim, kada mu jezin kaže Ešhedu en la ilahe Allah, ponovi ešhedu en la ilaha illallah. Potom kada mu jezin kaže ešhedu enne Muhammeden Rasulullah, ponovi ešhedu enne Muhammeden Rasulullah. Zatim kada mu jezin kaže hajja ales salah, rekne la haule wa la kuvete illa billah. A kada mu jezin kaže hajja al felah, on izgovori la haule wa la kuvete illa billah. Potom kada mu jezin izgovori Allahu Ekber, Allahu Ekber, ponovi Allahu Ekber, Allahu Ekber. Te kada mu jezin kaže La ilahe illallah, on ponovi La ilahe illallah. Iz srca ući će u džennet. Hadis bilježi imam muslim. Kada mu jezin završi učenje Ezana, Onaj koji ga sluša i ponavlja za njim, donijeće salavat i selam na Allahovog poslanika, salallahu alaihi sellem. Prenosi se od Abdullaha ibn Amra ibn Asara ti Allahu anhu da je Allahov poslanik, salallahu alaihi sellem, rekao Kada čujete mu jezina da uči jezan, izgovarajte ono što i on, a zatim donesite salavat na mene. Bilježi imam muslim nakon donesenog salavata proučiti dovu koju nam je Allaho poslanik preporučio da je učimo nakon ezana i zato nam obećao veliku nagradu. Od Džabira ibn Abdullaha radi Allahu Anhu prenosi se da je Allaho poslanik salallahu alaihi vasallam rekao Ko nakon što čuje ezan kaže Allahumma rabbe hadihi da'vati tamme والصلاة القائمه l'qaimeh آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته Allahu moj, gospodaru ovog potpunog poziva i namaza koji se uspostavlja, podari Muhammedu vesilet i svoju dobrotu. Proživi ga na mjestu hvale dostojno, koje si mu i obećao. Taj će imati pravo na moje zauzimanje, šefat bilježi imam Buhari. Smatrati neispravnim ezan i kamet maloljetne osobe. Neki ljudi u neznanju smatraju da je neispravan ezan maloljetnog djeteta. Nema sumnje da je ezan punoljetne osobe prioritetniji, ali treba znati da je ispravno kada dijete koje je dostiglo stepen rasuđivanja prouči ezan uz saglasnost starijih i punoljetnih osoba. Kada govore o adabima Moezina, islamski učenjaci spominju da je potrebno da to bude osoba koja ima sposobnost rasuđivanja, arapski numejez, i većinom su pojasnili da to nastupa s napunjenih sedam godina. Prema tome, ako bi dijete proučilo ezan, a pri sebi ima spomenuta svojstva rasuđivanja, takav ezan je validan i nema potrebe da se ponovo uči. Kazao je Ebu Bekr es Semerkandiji. Kada je riječ o svojstvima koja se odnose na samog mu jezina, lijepo je da bude muškarac, razuman, punoljetan, dobar i bogobojazan, poznavalac sunneta i nastupanja namaskih vremena. Ako bi jezan proučilo dijete, razumno, njegov je ezan validan bez ikakve pokuđenosti. Tako je spomenuto u knjigama Zahiri Rivajeta, ali je ezan punoljetne osobe bolji smatrati neispravnim ezan osobe koja nije pod abdestom. Budući da je učenje ezana i badet, a pogotovo zato što se veže za namaz, lijepo je da mu jezin prilikom učenja ezana bude pod abdestom, ali to nije uvjet za njegovu validnost. Čak po mišljenju hanefijskog meskeba nije ni pokuđeno da se ezan uči bez abdesta, iako i hanefije smatraju da je bolje da mu jezin bude pod abdestom. Rekao je Elba Barti, lijepo je da uči jezan i kamet kad ima abdest, zato što jezan i kamet sliče namazu. Ali ako bi ga učio bez abdesta, to je dopušteno bez bilo kakve pokuđenosti, kao što je spomenuto u knjigama Zahiri Rivaje. Mujezin ne uči nešto mimo jezana i kameta. U sunetu Allahovog poslanika, salallahu alaihi veselem, nalazimo da jedino što mu jezin uči jesu ezan i kamet. Dakle, vidljiva je greška koju čine mnogi mujezini koji u mujezinluk dodaju ono što mu ne pripada. U mnogim džamijama mujezini prije namaza uče naglas tri puta suru El Ihlas, Kul huvallahu ehad, što nema nikakvog utemeljenja u sunnetu, a da ne govorimo da se tako uznemiravaju oni koji u to vrijeme obavljaju dobrovoljni namaz. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem u vjerodostojnim hadisima zabranio je uznemiravanje klanjača učenjem Kur'ana, pa je mnogo prioritetnije da bude zabranjeno uznemiravanje nekim zikrom koji nema utemeljenje u sunnetu. Isto tako, nakon namaza mnogi u jezini, naglas uče tri puta estagfirullah I Allahume ente selamu aminke selam, te barekte jazel jalali wal ikram što nema nikakvog utemeljenja, to je zikr koji svaki klanjač uči za sebe. Ostali dio zajedničkog učenja zikra koji predvodi mu jezin nije propisan vjerom, nego je propisano da svaki klanjač zikri za sebe. Nakon predavanja selama u namazu, mu jezin više ne uči ništa na glasu. Greške vezane za uvjete namaza Jedna od specifičnosti i odlika namaza jeste i to što se da bi bio validan prije njegovog započinjanja trebaju ispuniti mnogi uvjeti. Za svaki se vezuju i određene greške. U ovom poglavlju ćemo spomenuti najbitnije. Prvi uvjet validnosti namaza Pokrivanje avreta, odjeća Greške vezane za odjeću, namazu i pokrivanje avreta Namaz u odjeći koja ne pokriva avrete stidne dijelove tijela. Jedan od uvjeta ispravnosti namaza je pokrivanje stidnih dijelova tijela neprozirnom odjećom. Avret žene u namazu je cijelo tijelo, osim lica, šaka i stopala, po mišljenju određenog broja učenjaka, a što je izvanični stav Hanefijske pravne škole. Sve mimo toga ženama je obaveza da pokriju kada obavljaju namaz. Nerijetko se dešava da klanjaju u prozirnoj odjeći koja ne pokriva vrat ili uši, u odjeći kratkih rukava koja pokriva dio podlaktice, a ne cijelu, ili u kratkoj suknji koja ne pokriva kompletnu potkoljenicu do članaka, već samo njen dio. Sve ovo može uzrokovati neispravnost namaza. Avret muškarca u namazu je dio tijela između pupka i koljena. To je ono što mu je stroga obaveza da pokrije a ostatak tijela lijepo je pokriti najljepšom odjećom. Dešava se da pojedini klanjači u ljetnom periodu dolaze u džamiju u šorcevima ili kratkim majicama, koje ne pokrivaju avret muškog tijela, naročito kada je na ruku ili sečti, pri čemu mu se otkrivaju leđa, pa čak i gornji dio stražnice. Vjernik treba obavljati namaz lijepo obučen, a ako već klanja u šorcu i majici, onda treba paziti da ispuni minimalne uvjete za validnost namaza, odnosno pokrivenost avreta, kako ne bi dovodio u pitanje svoj namaz. U definiciji pokrivanja avreta islamski učenjaci spomenuli su i uvjet da stidni dijelovi tijela trebaju biti pokriveni neprozirnom odjećom. Nerijetko se dešava da muškarci i žene ne obraćaju pažnju na ovo, pa ih vidimo kako klanjaju u prozirnoj odjeći, kroz koju se vidi tijelo. Ako bi insan klanjao u odjeći ispod koje se jasno vidi tijelo, njegov namaz nije ispravan, jer nije ispunio jedan od glavnih uvjeta, pokrivanje avreta. Kazao je čuveni enciklopedista Ibn Kudame, obaveza je pokriti avrete u namazu onim ispod čega se neće vidjeti boja kože. Ako se pokriju avreti nečim ispod čega se vidi boja kože, odnosno raspoznaje njena bjelina ili crvenilo, u takvoj odjeći nije dozvoljeno klanjati, jer se u osnovi pokrivanje avreta nije ispunilo takvom odjećom. Ukoliko je riječ o odjeći ispod koje se ne vidi boja kože, ali se oslikavaju obline tijela, u tome je dozvoljeno klanjati zato što je nemoguće sačuvati se od toga, pa makar se radilo o odjeći koja je izuzetno debela klanjanje u odjeći s naslikanim likovima. Česta pojava u današnjem vremenu u našem društvu jeste i klanjanje u odjeći na kojoj su naslikani likovi bića. U knjigama savremenih islamskih učenjaka možemo pronaći fetve, pravne odgovore na kojima se jasno zabranjuje oblačenje odjeće na kojoj su ocrtani likovi živih bića, kako izvan namaza, tako i u njemu. Kazao je šejh El Useimin. Nije dozvoljeno insanu da obuče odjeću na kojoj je slika životinje ili insana, kao što nije dozvoljeno da na glavu stavi mahramu na kojoj je slika insana ili životinje. Allaho poslanik sallallahu alaihi ve sellem tražio je da njegovu prugastu odjeću zamijene jednobojnom, jer ga je ona odvraćala od namaza i dekoncentrisala. Ako je to bio slučaj s poslanikom, onda je i nama prioritetnije da ostavimo odjeću na kojoj su naslikani likovi. Prenosi Aisha radi Allahu Anha, klanjao nam je poslanik sallallahu alaihi wasallam u ogrtaču koji je na sebi imao šare, pa je rekao, ometale su me ove šare u namazu, idite s ovim ogrtačem kod Ebu Džehma ibn Huzeife i donesite mi njegov buneni ogrtač koji nema pruge. Hadis bilježe Buhari i Muslim. Treba naglasiti da je namaz koji se obavi u odjeći na kojoj se nalaze likovi živih bića ispravan, jer je klanjač pokrio avret, ali je griješan zbog oblačenja takve odjeće. Govoreći o propisima oblačenja odjeće na kojoj ima slika živih bića, te validnosti namaza u njoj, u stalnoj komisiji za fetve u Saudijskoj Arabiji kazali su – Klanjaču nije dozvoljeno da namaz obavlja u odjeći na kojoj su naslikana živa bića, insan, ptica, stoka ili neko drugo živo biće, kao što nije dozvoljeno da se takva odjeća nosi izvan namaza. Namaz osobe koja klanja u odjeći sa slikama je validan, uz grijeh zbog kršenja zabrane, kada je riječ o onome ko zna propisa Islama o tom pitanju. Namaz u tjesnoj odjeći koja ocrtava avrete – Česta pojava i kod muškaraca i kod žena je klanjanje u tjesnoj odjeći, koja jasno oslikava čovjekove stidne dijelove tijela, avrete. Mnogi muškarci, ali i žene, klanjaju u odjeći koja pokriva avrete, ali koja je toliko tjesna da jasno oslikava dijelove tijela, kao da insan na sebi nema ništa od odjeće. Zaista je mnogo savremenih islamskih učenjaka koji su ukazivali i upozoravali na ovu pojavu kazao je Abdulaziz ibn Baz, pokuđeno je nositi tijesnu odjeću kako muškarcima, tako i ženama. Propisano je da bude umjereno široka, ne tijesna da oslikava obline avreta, niti prekomjerno široka, već između toga dvoga. A što se tiče ispravnosti namaza u tijesnoj odjeći, namaz je validan pod uvjetom da pokriva avrete, ali je pokuđeno i muškarcima i ženama nošenje takve odjeće. Propis validnosti u namazu u tjesnoj odjeći identičan je onome u prethodnom pitanju. Namaz obavljen u tjesnoj odjeći je ispravan, jer je ispunjen osnovni uvjet pokrivanja avreta, ali bi se takva odjeća trebala izbjegavati, kako u namazu, tako i izvan njega. Namaz otkrivene glave Neki ljudi smatraju pokuđenim ili čak zabranjenim obavljanje namaza otkrivene glave, Mnogo puta sam bio u prilici da vidim kako stari ljudi u džamiji negoduju da ih u namazu predvodi osoba otkrivene glave. O ovom pitanju treba napomenuti nekoliko stvari. Ne postoji vjerodostojan hadis koji preporučuje obavljanje namaza pokrivene glave, stoga je neispravno muškarce obavezivati nečim na što nas nije obavezala vjera. U vjerodostojnim hadisima zabilježeno je da je Allahov poslanik, salallahu alaihi vasallam, nosio turban, te da je tako i klanjao među ljudima. Ali ne postoji vjerodostojan hadis koji ukazuje na to da je namaz s turbanom vrijedniji od namaza bez turbana. Pohvalno je da insan obuče lijepu odjeću kada želi obaviti namaz, jer time postupa po riječima uzvišenog Allaha. O sinovi Ademovi, lijepo se obucite kad hoćete molitvu obaviti. Sura El Araf, 31. ajet. Ako je običaj jednog podneblja nošenje kape, odnosno pokrivanje glave prilikom izlaska iz kuće, i ako se to smatra ukrasom za muškarce, onda je lijepo tako i činiti. Treba uvažiti činjenično stanje da nošenje kape prilikom izlaska iz kuće na našem podneblju više nije običaj. Samim tim i uvjetovanje nošenja kape prilikom obavljanja namaza nema osnovu. Rezime – Muslimanima je propisano da se lijepo obuku kada žele namaz obaviti. Termin lijepog oblačenja tumači se u skladu s vremenom i prostorom u kojem insan živi. Ukoliko je u nekom narodu u određenom vremenu običaj pokrivanja glave prilikom izlaska iz kuće, onda je lijepo da insan klanja pokrivene glave. Suprotno tome, ako u nekom vremenu i prostoru ljudi prilikom izlaska iz kuće ne pokrivaju glavu, i ne smatraju to nikakvom manjkavošću, tada nema smetnje da se namaz obavlja otkrivene glave. Sve spomenuto odnosi se na pohvalne postupke u namazu, a nikako na to da je namaz onoga koji klanja otkrivene glave neispravan. Smatrati da nije dopušteno klanjati u obući. Nakon što smo konstatovali da je dopušteno klanjati izvan kuće i džamije, odnosno na svim čistim mjestima, postavlja se pitanje može li se na tim mjestima klanjati u obući. Sunet poslanika sallallahu alejhi ve sellem govori nam da je pohvalno klanjati u obući na kojoj nema nečistoće. Stoga ako na obući ima zemlje ili blata, to neće umanjiti validnost namaza jer ih islam ne smatra nečistim. Da je sunet klanjati u obući kada klanjamo izvan džamije i kuće, potvrđuje nam sljedeći hadis prenosi se od Sejda ibn Jezida Elezdija da je kazao Pitao sam Enesa radi Allahu Anhu, je li poslanik klanjao u obući? Kazao je, da. Kada je riječ o tome da obuća mora biti čista od onoga što šerijat definiše nečistim, to nam potvrđuje sljedeća predaja. Od Ebu Sejde radi Allahu Anhu prenosi se da je rekao Jedne prilike Allahov poslanik sallallahu alihi vasallam klanjao je sa svojima sahabima, pa je u namazu skinuo papuče, obuću i spustio ih s lijeve strane. Kada su to ashabi vidjeli, i oni su skinuli papuče. Nakon što je Allaho poslanik salallahu alaihi veselem završio namaz, upitao ih je. Šta vam je, pa ste skinuli obuću? Kazali su. Vidjeli smo tebe da si skinuo papuče, pa smo i mi skinuli svoje. Allaho poslanik im je kazao. Došao mi je Džibril i obavijestio me da na mojim papučama ima nečistoće, ili je rekao neugodnosti. A potom je kazao, kada neko od vas dođe u džamiju, neka pogleda u svoju obuću, pa ako na njoj vidi nečistoću ili neugodnost, neka je otkloni i klanja u toj obući. Hadis bilježi imam Ebu Davud. Ovi hadisi jasno ukazuju na to da je sunnet klanjati u obući izvan džamije ili kuće nakon provjere njene čistoće. Veoma je važno ispravno razumjeti ovaj propis. Za života Allahovog poslanika džamija nije bila prostrta čilimima, pa su ljudi klanjali u džamiji u obući. U današnjem vaktu podovi džamija su prekriveni čilimima, pa će čovjek skinuti obuću, a praktikovanje sunneta klanjanja u obući ostaviti kada bude klanjao izvan džamije, na otvorenom prostoru. Drugi uvjet validnosti namaza Mjesto klanjanja Greške vezane za mjesto obavljanja namaza Uvjerenje da se može klanjati samo u džami ili kući Jedno od pogrešnih uvjerenja velikog broja ljudi jeste i to da se namaz može klanjati samo u džami ili kući. To je prouzrokovalo da mnogi ostavljaju namaz na poslu, putovanju ili u bolnici, jer su uvjereni da se na tim mjestima ne može klanjati. Da bi namaz bio validan, mjesto na kojem se obavlja mora biti čisto, bila to zemlja, karton, kamen, beton, daska, kancelarija, avion, voz, brod ili bilo koje drugo mjesto koje je čisto i na kojem nema nešto što se jasnim dokazom tretira nečistim. To je jedna od osobina kojom je uzvišeni Allah odlikovao ummet Allahovog poslanika – Džabir radijallahu anhu prenosi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao Dato mi je pet stvari koje nisu date ni jednom poslaniku prije mene. Potpomognut sam strahom na mjesec dana hoda. Zemlja mi je učinjena čistom i mjestom za obavljanje namaza, a gdje god nekog iz mog umeta zadesi namaz, neka klanja. Dopušten mi je ratni plijen, a nikom prije mene nije dat dato mi je pravo za uzimanje za griješnike, šefaat. Svaki poslanik je poslan samo svom narodu, a ja sam poslan svim ljudima. Kad bilježi Buhari. Shodno ovom hadisu musliman može klanjati gdje god ga zadesi namaz, pod uvjetom da to mjesto bude čisto i ne bude od onih koja su izuzeta jasnim dokazom da je na njima zabranjeno klanjati. Drugo, nepostojanje želje da se klanja u prvom safu. Mnogo je onih koji ne znaju kolika je vrijednost klanjanja u prvom safu. Vidimo ljude kako prilikom ulaska u džamiju sjedaju blizu vrata, zidova, stubova, prozora, iako su došli kada se prvi saf još nije bio popunio. Takvim postupkom propuštaju priliku da klanjaju u prvom safu i zasluže veliku nagradu. Mnogo je hadisa koji govori o vrijednosti prvog safa, a mi ćemo spomenuti samo nekoliko. Kada bi znali nagradu prvog safa, ljudi bi bacali kocku da odrede ko će u prvi saf. Ebu Hureyri radi Allahu Anhu prenosi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao Kada bi ljudi znali kolika je vrijednost poziva Ezana i prvog safa, oni bi, kada ni na koji drugi način to ne bi mogli odrediti, bacanjem kocke odlučili ko će učiti ezan ili klanjati u prvom safu. Kada bi znali kolika se vrijednost krije u ranjenju na namaz, i u tome bi se natjecali. A da znaju kolika je vrijednost jacijskog i sabahskog namaza, dolazili bi na njih makari pužući. Bilježe Buhari i Muslim. Prvi saf je najbolji saf – Ebu Hureyre radi Allahu Anhu prenosi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao Najbolji safovi muškaraca su prvi, a najslabiji posljednji. Najbolji safovi žena su posljednji, a najslabiji prvi. Bilježi muslim. Meleci blagosiljaju one koji su u prvim safovima. Bera ibn Azib radi Allahu Anhu kazuje Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao prolazio bi kroz safove s jedne na drugu stranu i dodirivao nas po prsima i ramenima govoreći nemojte se razilaziti, pa da vam se srca razjedine. I govorio je, u istinu uzvišeni Allah i njegovi meleci donose salavat na prve safove. Bilježi Ebu Davud. Greške vezane za perdu, sutru. Prvo, neklanjanje prema perdi, sutri. Često vidimo ljude u našim džamijama kako klanjaju na početku džamije, kod vrata, a ispred njih je prazan prostor i ne postavljaju perdu sutru ispred sebe. Allaho poslanik sallallahu alaihi ve sellem naređivao je klanjačima da namaz obavljaju prema sutri perdi, što je bio razlog da je određeni dio učenjaka klanjanje prema sutri perdi smatrao obaveznim činom. Oni koji takav postupak nisu smatrali obaveznim, ocijenili su ga pohvalnim i propisanim činom. U hadisu od Ebu Sejda el Hudrija stoji da je poslanik sallallahu alaihi veselem rekao Ko bude klanjao, neka klanja prema perdi, pregradi i neka joj se približi. Neka ne dozvoli nikome da prođe između njega i pregrade, a ako uprko s tome pokuša, neka mu zabrani koristeći silu, zaista je to šeitan. Hadis bilježi Imam Ibn Mađe. Ovaj hadis došao je u naredbenoj formi, stoga se barem može kazati da je klanjanje prema sutri pregradi pohvalan čin. Ako čitamo hadisa Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem, vidjet ćemo da je on pazio na pitanje sutre, čak i kada je bio na putu, pa su znali zabosti koplje ispred njega kao pregradu u namazu. Osnovni propisi vezani za perdu, sutru. Visina perde, shodno onome što je spomenuto u vjerodostojnim hadisima, trebala bi biti u visini podlaktice. Širina perde nije precizirana, tako da to može biti nešto tanko i usko, poput štapa, koplja i sl. Klanjač bi se trebao približiti pregradi toliko da svojom rukom može spriječiti osobu koja bi pokušala proći između njega i pregrade. Propisano je shodno mnogim hadisima Allahovog poslanika, salallahu alihi veselem, da onaj koji klanja prema pregradi podizanjem ruke u visini prsa, može zabraniti prolazak osobi koja želi proći između njega i pregrade. Strogo je zabranjeno prolaziti između klanjača i njegove pregrade. Pregrada prema kojoj klanja imam ujedno je i sutra ljudima koji klanjaju za njim, tako da čovjek ukoliko ima potrebu, može proći između safova ljudi koji klanjaju u džematu, a oni ga ne trebaju ispriječavati u tome. Koliko je bitno pitanje pregrade u namazu govori činjenica da su učenjaci smatrali dopuštenim da onaj ko ustani da naklanja namaz nakon što imam preda selam, a nema sutru pregradu, ima pravo da se pomjeri nekoliko koraka naprijed-nazad ili u stranu kako bi se primakao pregradi. Treći uvjet ispravnosti namaza – nastupanje namaskog vremena. Nastupanje namaskog vremena jedan je od uvjeta validnosti namaza. Namaz nije ispravno obavljati prije nastupanja namaskog vremena, kao što nije dozvoljeno svjesno ga odgađati i klanjati nakon istjecanja namaskog vremena. U nastavku ćemo spomenuti nekoliko grešaka vezanih sa ovaj uvjet. Prvo – odgađanje namaza nakon istjecanja namaskog vremena. Mnogo ljudi u našem podneblju zbog stvari poput gledanja utakmice, filmova i serija propuste namaz ili ga ne obavljaju u njegovom vremenu. Musliman treba znati da je namaz vremenski ograničen i badet, pa kao što nije validno klanjati prije nastupanja namaskog vremena, tako ga se ne može odgađati i obavljati nakon istjecanja jasno određenog perioda kazao je uzvišeni Allah. A kada namaz završite, Allaha spominjite, i stojeći, i sjedeći, i ležeći. A u sigurnosti obavljajte namaz u potpunosti, jer vjernicima je propisano da u određeno vrijeme namaz obavljaju. Sura En-Nisa, 103. ajet. Kazao je et tahtavi, govoreći o tome da je nastupanje namaskog vremena uvjet validnosti namaza. Jedan od uvjeta šartova namaza je nastupanje namaskog vremena za propisane namaze. Osnova ovog uvjeta zasnovana je na riječima uzvišenog. Vjernicima je propisano da u određeno vrijeme namaz obavljaju. To jest, farz je vremenski ograničen, pa nije dopušteno klanjati prije nastupanja niti odgađati klanjanje do isteka namaskog vremena za onoga koga može obaviti. Ibn Kajim je rekao, muslimani se ne razilaze u tome da je namjerno izostavljanje obaveznih farz namaza toliko da prođe namasko vrijeme jedan od najvećih grijeha i da je grijeh ostavljanje namaza veći od ubistva, bespravnog uzimanja i metka, bluda, krađe, pijenja alkohola – te da se počinilac tog grijeha izlaže Allahovoj kazni i srđbi na Dunjaluku i na Ahiretu. Mi smo prethodno detaljno spomenuli argumente koji ukazuju na to da je ostavljanje namaza veliki grijeh, a ovdje ćemo spomenuti samo nekoliko dokaza zbog važnosti ovog pitanja. Zvišeni Allah kaže Svaki čovjek je odgovoran za ono što je radio, osim sretnika oni će se u džennetskim bašćama raspitivati o nevjernicima. Šta vas je u sekar džehennem dovelo? Nismo, reći će, bili od onih koji su molitvu namaz obavljali. Sura El Mudathir od 38. do 43. ajeta. Džabir radi Allahu Anhu prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi veselem rekao Doista je između čovjeka širka i nevjerstva ostavljanje namaza. Bilježi muslim. Ibn Omer radi Allahu Anhu prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi sellem rekao Ko propusti kindijski namaz, kao da je izgubio porodicu i metak. Bilježi ima muslim. Abdullah ibn Amr radi Allahu anhu prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi sellem jednoga dana govoreći o namazu rekao Ko bude redovno obavljao namaz, to će mu biti svjetlost, dokaz i spas na sudnjem danu. Ako ne bude redovno klanjao, ne bude čuvao svoj namaz, neće imati svjetlosti ni dokaza ni spasa. On će na sudnjem danu biti s Karunom, Faraonom Haamanom i Ubejom ibn Halefom. Hadis bilježi imam ed Darimi. Abdullah ibn Šekik el Ukajli kazuje Ashabi Allahovog poslanika nisu smatrali da je ostavljanje bilo kojeg dijela nevjerstva osim ostavljanja namaza. Hadis bilježi imam Tirmizi. Ebu Derda radi Allahu anhu kazuje Moj prisni prijatelj, poslanik oporučio mi je da ne činim širk Allahu, da mu nikoga ne smatram ravnim ni u čemu, pa čak ni onda kada bih bio iskomadan ili spaljen, da svjesno ne izostavljam propisane farz namaze, jer onaj koji to učini, kod Allaha nema nikakvo obećanje da će ga čuvati i štititi, i da ne pijem alkohol, jer je on zaista ključ svakog zlata. Hadis bilježi Imam ibn Mađe. Ovo su samo neki argumenti koji ukazuju na to da je ostavljanje namaza jedan od najvećih grijeha. Na osnovu pojedinih argumenata bilo je učenjaka koji su ostavljanje namaza smatrali dijelom koje izvodi iz islama. Stoga bi vjernik i vjernica trebali paziti na svoj namaz i ne dopustiti da ga zbog bilo kojeg razloga propuste i ne obave u propisanom vremenu smatranje da postoji rani i kasni sabah. Određeni broj ljudi je uvjerenja koje je potpuno neutemeljeno da postoji rani i kasni sabah. Prema takvim rani sabah je namaz koji se obavlja prije izlaska sunca, a kasni onaj koji se obavlja nakon izlaska sunca. Sabasko vrijeme jasno je precizirano u hadisima Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ono nastupa pojavom zore kada se počnu pojavljivati tragovi zore na istočnom horizontu i traje do izlaska sunca. Nakon toga nastupa prazni period u kojem ne postoji obavezni namaz i koji traje do podnevskog namaza. Taj period bio je razlog da neki ljudi u svom neznanju i nemaru shvate da je pohvalno vrijeme sabahskog namaza klanjati prije izlaska sunca, ali da se može klanjati sve do podneva, jer je to neki kasni sabah. Ovo nikada nije kazao niti zastupao jedan učen čovjek. Kazao je El Marginani, početak sabahskog vremena nastupa kada se pojavi stvarna druga zora, a to je bjelina svitanja, koja se rasteže po horizontu. Kraj sabahskog vremena predstavlja izlazak sunca. Situacije u kojima se može klanjati sabah namaz nakon izlaska sunca shodno onome što je potvrđeno vjerodostojnim hadisima, a vezuje se ujedno i za ostale namaze, jesu one kada čovjek prespava, nakon što je poduzeo sve da ustane na sabah, te kada zaboravi na namaz. U ova dva slučaja sabah se može klanjati nakon izlaska sunca, i to nije specifično samo za sabah, već je opći propis za sve namaze. Nepoznavanje načina određivanja nastupanja namaskog vremena bez savremenih pomagala. Veliki broj muslimana se za određivanje nastupanja namaskih vremena potpuno oslanja na savremena pomagala, kao što su vaktije, aplikacije ili satovi. Musliman bi se trebao podučiti na koji način da odredi namasko vrijeme bez savremenih pomagala, jer se i danas može zadesiti u situaciji kada mu je to potrebno. Sabah namaz nastupa pojavom prave zore, koja se prepozna tako što se počne pojavljivati uzdužna bjelina na istočnom horizontu i svakog momenta ona se povećava. To je početak sabahskog vremena. Njegov kraj je izlazak sunca. Podne namaz nastupa kada sunce pređe polovinu neba, To se veoma lahko može ustanoviti badanjem nekog predmeta, štapa ili nečega sličnog u zemlju i praćenjem njegove sjene. Ukoliko se sjena tog predmeta smanjuje, to znači da se sunce uzdiže. Kada se sjena prestane smanjivati, tada je sunce na polovini neba. A kada se počne povećavati, to je znak da je sunce prešlo polovinu neba i tako znamo da je nastupio podne namaz. On traje sve dok se sjena bilo kojeg predmeta uveća za njegovu dužinu, ne brojeći malu sjenu koja postoji i kada sunce bude u zenitu, na polovini neba. Kada sjenka predmeta dosegne njegovu dužinu, tada završava namasko vrijeme podne namaza. Nakon što podne namaz završi, odmah nastupa i kindijski namaz, i to od momenta kada dužina sjene postane veća od vlastite dužine, ne brojeći malu sjenu, koja je bila kada je sunce bilo u zenitu. I kindijsko vrijeme traje sve do potpunog zalaska sunca. Kada sunce potpuno zađe, nastupio je akšam namaz i traje sve dok na zapadu ne nestane rumenila koje pokazuje gdje je zašlo. Kada nestane rumenila na zapadu, nastupa jacijski namaz i traje po preferirajućem mišljenju do polovine noći. Četvrti uvjet validnosti namaza okretanje prema kibli. Greške vezane za okretanje prema kibli. Boravak u haremu Kabe i neokretanje prema njoj. Lično sam vidio ljude koji klanjaju namaz u haremu Kabe i koji je vide, ali zbog nemara i gafleta nisu okrenuti prema njoj. Kada govore o okretanju prema Kabi, islamski učenjaci spominju pravilo da što je klanjač bliži Kabi, veća mu je obaveza da se preciznije okrene prema njoj. Zbog toga se osoba koja vidi Kabu mora okrenuti pravo prema njoj, da bi joj namaz bio validan. Knjige Hanefijskog i drugih mesheba obiluju citatima u kojima se klanjač koji vidi Kabu obavezuje da se okrene direktno prema njoj. Ako to ne bi učinio, njegov namaz bi bio neispravan. Ostavljanje namaza zbog nemogućnosti okretanja prema kibli. Okretanje prema kibli je uvjet ispravnosti namaza osobe koja je u mogućnosti da se okrene u tom smjeru. U suprotnom osoba koja se iz opravdanih razloga ne može okrenuti ka kibli, poput bolesnika koji leži na krevetu ili one koja putuje prijevoznim sredstvom, a mora klanjati, jer namasko vrijeme istječe, klanjat će pa makar se i ne okrenula prema kibli. Shodno spomenutom, neispravno je ostaviti namaz samo zato što smo se našli u situaciji u kojoj se ne možemo okrenuti prema kibli. Slična je situacija i s osobom koja se fizički može okrenuti prema kibli, ali ne zna je odrediti niti ima koga pitati. U tom slučaju potrudit će se u granicama svojih mogućnosti da odredi pravac prema kibli i klanjati a njen namaz je validan, pa makar naknadno shvatila da je klanjala u pogrešnom pravcu. Nepoznavanje razlike u okretanju prema kibliju u pogledu farza i na fila namaza. Od grešaka vezanih za ovo poglavlje za koje se vezuju i dodatne greške, jeste to da veliki broj muslimana ne zna da nije obaveza okretati se prema kibli kada je u pitanju na fila namaz koju hoćemo klanjati dok smo na putu. Dopušteno je u toku putovanja klanjati na file dobrovoljne namaze u pravcu u kojem se kreće prijevozno sredstvo u kojem se klanjač nalazi. Shodno tome dopušteno je klanjati dobrovoljni namaz u avionu, automobilu, autobusu i to u pravcu kretanja, bez okretanja prema kibli. Greške vezane za ravnanje safova. Nepoznavanje važnosti ravnanja safova. Gotovo je nemoguće u našim džamijama ne primijetiti da ljudi malo pažnje posvećuju ravnanju i popunjavanju safova – Svakodnevno možemo vidjeti kako se počne obavljati namaz u džematu, a saf niti je poravnat, niti popunjen. Mnogo je hadisa u kojima se jasno naređuje ravnanje i popunjavanje safova, te da je to upotpunjavanje namaza. Nepodsticanje ljudi prije namaza na ravnanje safova. Započinjanje namaza bez imamovog podsticanja ljudi na ravnanje safova – jedna je od grešaka koja je, nažalost, prisutna u mnogim našim džamijama. Praksa Allahovog poslanika, sallallahu alaihi sellem, s njegovima shabima, bila je drugačija. On bi, sallallahu alaihi sellem, redovno prije namaza svoja ashabe podsticao na ravnanje safova, svojim bi ih rukama doticao i ravnao safove. Od Ebu Mesuda, El Bedirija radijallahu anhu, prenosi se da je kazao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem doticao bi naša ramena u namazu prije namaza i govorio: "Poravnajte i nemojte se razilaziti, pa da vam se i srca raziđu." Hadis bilježi Imam Muslim. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem ljudima bi ravnajući safove govorio o vrijednosti toga dijela. Od Enesa radijallahu anhu prenosi se da je rekao: Kazao je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: Poravnajte i upotpunite svoje safove. Doista ravnanje i popunjavanje safova upotpunjuje namaz. Bilježi imam muslim. Ako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem redovno podsticao najbolju generaciju čovječanstva na ravnanje safova, šta mislite koliko bismo mi trebali posvećivati pažnje tome? Od Ibn Omera radijallahu anhu prenosi se da Omer radijallahu anhu ne bi donosio početni tekbir u namazu sve dok ne bi poravnao safove i zato je znao zadužiti ljude koji će mu pomagati. Nepoznavanje načina ravnanja safova po člancima prema sredini safa, zbijanjem noge uz nogu i ramena uz rame. Često se može vidjeti kako neko stane na kraj safa i čeka da se ostali ravnaju prema njemu, pa makar i ne bilo dovoljno ljudi da popune jedan saf. Ispravno je da se safovi ravnaju od njihove sredine, to jest iza imama, pa prema bokovima desno i lijevo. Također tačno je da će se safovi ravnati prema petama ili člancima, a ne po vrhovima prstiju, što je i logično. Kako će izgledati saf koji se poravna po vrhovima prstiju, ako je stopalo jednog klanjača veliko, a stopalo drugog malo? Zato je jedini ispravan način ravnanja safa da se stopala ljudi ravnaju po člancima. Nepoznanica na našim prostorima koja se vezuje za ravnanje safova i njihovo zbijanje jeste sunnet da klanjači popune saf tako što će ramena blago priljubiti jedna uz druga, i blago spojiti stopala članke. Enes radi Allahu Anhu rekao je, proučen je i kamet za namaz, pa se Allaho poslanik salallahu alaihi veselem okrenuo prema nama i rekao, oformite i dobro zbijte svoje safove, ja vas u istinu vidim iza svojih leđa. Hadis bilježe Buhari i Muslim. U jednoj verziji imama Buharije još se navodi da je Enes radi Allahu Anhu rekao Tako bismo rame priljubili uz rame svoga druga, a stopalo bismo priljubili uz njegovo stopalo. Bilježi Buhari Kazao je poznati hanefijski učenjak Ešurnu Blali, kada ustanu da obave namaz, ljudi bi trebali poravnati safove, popuniti praznine i spojiti svoje ramena, Nema smetnje da im to imam naredi zbog riječi Allahov poslanika, sallallahu alaihi sellem, popunite svoje safove. Zaista je popunjavanje safova u upotpunjavanje namaza. I zbog riječi poslanika, sallallahu alaihi sellem, ili ćete upotpuniti safove, ili će Allah razjediniti vaša lica. Smatranje zabranjenim kretanje u namazu radi popunjavanja safa. Kada je riječ o greškama vezanim za ravnanje safova, ponekad se desi da neko iz opravdanog razloga napusti namaz, pa njegovo mjesto u safu ostane prazno, a ne popune ga oni koji su klanjali iza njega. Prema mišljenju učenjaka Hanefijskog mesheba, klanjač ima pravo koračati do safa ispred sebe kako bi popunio prazninu, dok bi koračanjem do drugog safa pokvario svoj namaz. Klanjanje izvan safa Često mi se dešavalo da vidim ljude kako klanjaju sami u safu, a onaj ispred njih nije upotpunjen. Allahov poslanik, salallahu alaihi sellemu, više vjerodostojnih hadisa zabranio je samostalno klanjanje izvan safa. Učenjaci Hanefijske pravne škole smatrali su pokuđenim da insan klanja sam, izvan safa, ako ima mogućnosti da stane u saf. Kazao je Burhanuddin ibn Maze el Buhari. Pokuđeno je Muktediji da klanja sam, izvan safa, ako ima mjesto u safu ispred. Dio velikih učenjaka ovog ummeta smatrao je da namaz nije validan ukoliko bi se obavljao izvan safa. Svoj stav su argumentovali nekolicinom hadisa, a jedan od njih je hadis Alije ibn Šejbana, radi Allahu Anhu, u kojem stoji da je Allaho poslanik, salallahu alaihi sellem, vidio čovjeka kako klanja sam izvan safa, pa kada je završio namaz, kazao mu je, ponovi namaz, zaista nema namaza onaj ko klanja sam izvan safa. Hadis bilježi Ibn Mađe. U svakom slučaju, čovjek bi se trebao maksimalno potruditi da ne klanja sam, jer je obavljanje namaza izvan safa, a može ga obaviti u safu, jasno zabranjeno u hadisima Allahovog poslanika. Ako insan zatekne u potpunjene safove u džamiji i ne mogne pronaći mjesto, klanjat će sam i neće nikoga povlačiti iz već popunjenih i formiranih safova da klanja s njim. Greške prilikom ulaska u džamiju i priključivanja namazu. Sjedanje u džamiji prije klanjanja tehijetul mesčida. Primjetno je da mnogi griješe nakon ulaska u džamiju tako što sjednu prije klanjanja dva rekiata, a neki prvo sjednu pa nakon nekog vremena ustanu i klanjaju dva rekiata, što je također neispravno. Ta dva rekata islamski učenjaci nazivaju Tehijetul Mesčid, pozdrav džamiji, iako nisu u sunnetu Allahov poslanika tako nazvani. Allahov poslanik, salallahu alaihi veselem, preporučio je onome ko uđe u džamiju da ne sjeda prije nego što klanja dva rekata. Od Ebu Katade radi Allahu Anhu prenosi se da je Allahov poslanik, salallahu alaihi veselem, kazao – Neka niko od vas ne sjeda u džamiji prije nego što klanja dva rekata. Bilježe Buhari i Muslim. U ovom hadisu poslanik sallallahu alejhi ve sellem zabranio je sjedanje u džamiji prije klanjanja dva rekata. Prema preferirajućem mišljenju, ta dva rekata se klanjaju kad god čovjek uđe u džamiju, pa makar i u vremenu kada je zabranjeno klanjati opću na filu. Zabrana klanjanja općina file ne obuhvata ovu vrstu namaza, jer se ubraja u namaze s povodom, koji se klanjaju kada se ispuni taj povod, što je u ovom slučaju ulazak u džamiju. Isto tako preferirajuće mišljenje je da se ova dva rekata klanjaju i kada čovjek uđe u džamiju u petak dok imam drži hutbu, s tim da će se potruditi da ih kratko klanja i da se skloni negdje u kraj, kako ne bi ljude ometao u slušanju hutbe. Od Džabira radi Allahu Anhu prenosi se da je Sulejk El Gatafani došao u petak u vremenu kada je poslanik sallallahu alaihi veselem držao hutbu, pa je sjeo da bi slušao hutbu. Poslanik sallallahu alaihi veselem kazao mu je O Sulejk, ustani i klanjaj dva rekiata – ali ih kratko klanjaj. Potom je kazao, kada neko od vas petkom uđe u džamiju, u vremenu kada imam drži hutbu, neka klanja dva rekata, ali kratko. Kad ispilježi, imam muslim. Ovaj hadis jasno ukazuje na to da je Allahov poslanik, salallahu alihi veselem, naređivao klanjanje dva rekata tehijetul mesčida, pa makar to bilo u vremenu kada imam drži hutbu, s tim što će kratko klanjati ta dva rekata. Izostavljanje učenja dove prilikom ulaska i izlaska iz džamije. Mnogo je ljudi koji ne poznaju dove prenesene od Allahovog poslanika, salallahu alaihi veselem, koje se uče prilikom ulaska i izlaska iz džamije. Vjernik bi se trebao podučiti adabima odlaska u džamiju, što svakako obuhvata i poznavanje dova koje se uče prilikom ulaska u džamiju i izlaska iz nje. Pisanje ajeta po zidovima džamije U mnogim džamijama naći ćemo da su po unutrašnjim zidovima i mihrabima ispisani kuranski ajeti – imena ashaba, neke dove ili Allahova lijepa imena. Mnogi nisu svjesni činjenice da su islamski učenjaci takve postupke smatrali pokuđenim, jer Kur'an nije objavljen da se piše po zidovima i mihrabima, već kao uputa čovječanstvu. Kazao je poznati učenjak hanefijskog mesheba Kemaluddin ibn el-Humam. Pokuđeno je pisati kuranske ajete i Allahova imena po novcu mihrabima, zidovima i proštirci. S druge strane, pisanjem kuranskih ajeta po zidovima i mihrabu džamije odvlači se pažnja klanjaču te umanjuje njegova koncentracija. Dolazak u džamiju nakon konzumiranja bijelog luka ili duhana. Pojedini klanjači griješe kada dolaze u džamiju nakon konzumiranja bijelog luka – Allahov poslanik pojasnio je u vjerodostojnim hadisima da osoba koja jede bijeli luk ne treba dolaziti u džemat, već će namaz obaviti kući, zato što neugodan miris uznemirava meleke i ostale klanjače u džamiji. Allahov poslanik, salallahu alaihi sellem, govorio je Ko bude jeo bijeli ili crveni luk, neka se izdvoji od nas ili se udalji od našeg mesčida – i neka sjedi kod svoje kuće. Bilježe Buhari i Muslim. Ovaj hadis jasno ukazuje na to da osoba koja jede bijeli luk ne treba dolaziti u džemat kako time ne bi uznemiravala ostale klanjače. U muslimovom rivajetu pojašnjen je razlog zabrane dolaska u džamiju za osobu koja jede bijeli luk. Zaista Meleke uznemirava ono što uznemirava potomke Adema, ale ih i selam bilježi muslim. Treba napomenuti da je konzumiranje bijelog luka dopušteno, naročito ako znamo koliko je zdrav. No trebamo znati da bijeli luk nije dopušteno jesti kako bi to bio razlog neodlaska u džamiju, već ga treba jesti želeći postići korist koju njegovo konzumiranje donosi. Analogno spomenutom propisu konzumiranja bijelog luka, islamski učenjaci spomenuli su i neugodan miris duhana – Ako je poslanik salallahu alaihi veselem zabranio dolazak osobi koja jede halal biljku u kojoj je mnogo koristi jer to uznemirava klanjače, šta je onda s osobom koja konzumira nešto što joj šteti, što je zabranjeno i uz sve to nepušače neugodan miris duhana uznemirava više nego miris bijelog luka? Reklamiranje i kupoprodaje u džamiji – Nerijetko po našim džamijama možemo vidjeti izložene knjige za prodaju. Kupoprodaja u džamiji strogo je zabranjena jasnim hadisima Allahovog poslanika. Od Amra ibn Shuaiba, od njegovog oca, od njegovog djeda, prenosi se da je Allahov poslanik, salallahu alaihi sellem, zabranio kupovinu i prodaju u džamiji, da se u njoj traži, oglašava izgubljena stvar, da se citira poezija, i da se ljudi okupljaju u halkama prije džuma namaza, bilježi imam Ebu Davud. Postavljanje satova koji ozvanjaju u džamiji. Od Ebu Hureyri radijallahu anhu prenosi se da je Allahu poslanik sallallahu alaihi sellem govoreći o zvonu kazao Šeitanova svirala. Hadis bilježi imam Ebu Davud. Šejh Albani, inače vrsni sahadžija, U jednoj od svojih knjiga ispričao je kako je svaki put kada bi u nekoj džami u Siriji čuo zidni sat koji otkucava i zvoni, pojašnjavao ljudima da je to zabranjeno, a potom bi zatražio od nadležnih da isključe zvonjenje, tako da bi sat i dalje radio, ali se ne bi čulo njegovo zvono. Učenje Kur'ana u džamiji povišenim tonom koji uznemirava druge. Među greškama koje se dešavaju u džamijama je učenje Kur'ana povišenim tonom, toliko da to drugima smeta i dekoncentriše ih. Kada uđe u džamiju, insan bi se trebao maksimalno potruditi da razgovara ili uči Kur'an tiho, kako ne bi druge uznemiravao i dekoncentrisao u obavljanju namaza. Od Ebu Sejda radi Allahu Anhu prenosi se da je kazao Allahov poslanik, salallahu alaihi sellem, bio je u itikafu u svojoj džamiji, pa je čuo kako ljudi glasno uče Kur'an, te je odgurno zastor i kazao. Zaista svako od vas doziva i obraća se svome gospodaru, zato nemojte jedni druge uznemiravati i glasno učiti Kur'an uznemiravajući druge. Kad ispilježi Imam Ebu Davud. Ako je Allaho poslanik zabranio glasno učenje Kur'ana, kako se ne bi uznemiravali i dekoncentrisali drugi ako su u namazu, onda je mnogo prioritetnije da ljudi ostave određene neosnovane postupke novotarije koji se uče naglas i time uznemiravaju ljudi u džamiji. Nepoznavanje načina pristupanja namazu i propisa vezanih za priključenje džematu. Mnogo puta sam vidio ljude kako zakasne na namaz – odnosno na jedan ili više rekata za imamom, a potom predaju selam s imamom, bez naklanjavanja onoga što su propustili. U vjerodostojnim hadisima se navodi da je Allahov poslanik, salallahu alaihi veselem, pojasnio kako se čovjek, ako zakasni na namaz u džematu, treba priključiti namazu, te nakon što imam preda selam, ustati ne predavajući selam s imamom, naklanjati ono što je propustio i potom predati selam. Kada dolazi u džemat, a zakasnio je, započet će namaz kao da mu je to prvi rekat za imamom i klanjat će onoliko koliko je preostalo, a potom kada ustane da dopuni namaz, naklanjat će ono što je zakasnio i time će njegov namaz biti upotpunjen. Na primjer, osoba je zakasnila na prvi rekat podne namaza, stigla je u džemat i priključila im se na drugom rekatu. Donit će tekbir za početi namaz i to joj je prvi rekat, a njihov drugi. Nastavit će klanjati za imamom do kraja namaza. Kada imam preda selam, on neće predavati selam, već će ustati kako bi naklanjao rekat na koji je zakasnio džemat. Nastavit će klanjati za imamom do kraja namaza. Kada imam preda selam, ona neće predavati selam, već će ustati kako bi naklanjala rekat na koji je zakasnila u džemat. Pošto je već klanjala tri rekjata, kada ustane naklanjavati, dodat će ili naklanjati četvrti. Kada završi četvrti rekat učenjem etehijatu i salavata, predat će selam, čime je njen namaz potpun. Od Ebu Katade radijallahu Anhu prenosi se da je kazao – Jedne prilike dok smo bili u namazu s Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, čula se nekakva buka, pa kada je završio s namazom, upitao je: "Šta vam je bilo?" "Žurili smo na namaz", odgovorili su. Kazao je Allahov poslanik: "Ne činite tako. Kada dolazite na namaz, dolazite smireno. Ono što stignete, klanjajte. A ono što ste zakasnili, naklanjajte, upotpunite. Hadis bilježi imam Buhari. Čekanje da ljudi ustanu sa seđde ili sjedenja prije priključivanja džematu. Određen broj ljudi ako zakasni na namaz koji se klanja u džematu, pa zatekne džemat kako sjedi na etehijatu ili na seđdi, ne priključuje se odmah džematu, već čeka da ustanu, pa im se tek tada priključuje. Ovakav postupak je neispravan. Ako je već zakasnio na početni tekbir s imamom, čovjek bi se trebao priključiti džematu u kakvoj god situaciji da ih zatekne. Od Muaza ibn Džebela radi Allahu Anhu prenosi se da je Allahov poslanik salallahu alaihi veselem kazao Kada neko od vas dođe na namaz, neka učini onako kako čini imam u kakvom god ga stanju zatekao. Kad isbilježi tirmizi. Od Ebu Hureyri radi Allahu Anhu prenosi se da je Allahu poslanik kazao Kada dođete na namaz, a nas zateknete na seđdi, i vi učinite seđdu, ne smatrajući da ste time stigli na rekat. Ako stigne na jedan rekat, stigao je i na namaz. Kad isbilježi Ebu Davud. Kao što se može vidjeti u ovom hadisu, Allahov poslanik preporučio je onome ko zakasni na početak namaza da se priključi džematu u kakvom god stanju da ih zatekne, te da to ne znači da će dobiti nagradu džemata jer se ona postiže stizanjem na barem jedan rekat, koji se pak postiže dospjevanjem na ruku. Greške u namazu Pošto je namaz veoma opširan badet i do u najmanje sitnice prenesen od Allahovog poslanika, salallahu alaihi veselem, u praktičnom smislu vidjet ćemo da je mnogo grešaka koje klanjači čine, a koje se vezuju za način njegova obavljanja. Na početku smo spomenuli da greške koje ćemo tretirati nisu na istom nivou, što je veoma bitno da čitalac razumije kako bi se shodno tome i odnosio prema njima. U nastavku ćemo spomenuti nekoliko možda najbitnijih grešaka koje ovdašnji klanjači čine u toku namaza, trudeći se da izbjegavamo pitanja koja nisu potrebna našem podneblju, te da onima u kojima učenjaci imaju oprečne stavove pristupimo s maksimalnom tolerancijom i oprezom. Neispravno izgovaranje početnog ili bilo kojeg drugog tekbira u toku namaza – Dio ljudi prilikom stupanja u namaz ne izgovara potpuno i ispravno riječi Allahu Ekber, što je uvjet validnosti namaza. Spomenut ćemo nekoliko najuočljivijih grešaka vezanih za donošenje tekbira u namazu riječima Allahu Ekber. Pod A. Oduživanje prvog harfa u imenu Allah je apsolutno neispravno. Obaveza je prvi glas, a u riječi Allah izgovoriti brzo i kratko. Dodavanjem dužine na prvom harfu mijenja se značenje ove riječi. Pod B. Neki riječ Allah izgovaraju bez geminiranog drugog harfa, dakle kao Allah. U arapskom jeziku slovo harf s teštidom je dupli harf, tako da se smatra da je jedno slovo izostavljeno ako se prilikom izgovora ne zaustavi i pritisne taj harf. Stoga trebamo paziti da prilikom izgovora riječi Allah podvostručeni harf tako i izgovorimo. Pod C. Odugovlačenje pri izgovaranju prvog slova u riječi ekber je također neispravno. Riječ ekber se izgovara kratko i brzo, bez rastezanja i odugovlačenja. Pod D. Zamjena fonema k u riječi ekber fonemom g, tako da se izgovori ekber, veoma je opasna greška, s vrlo opasnom promjenom značenja riječi. Ekber znači najveći, a Ekber znači prašnjav, neuzubillahi. Učenje nijeta za namaz riječima. Među greškama vezanim za način obavljanja namaza je i izgovaranje nijeta za namaz naglas. Takav postupak je neutemeljen i smatra se novotarijom. Allahov poslanik, salallahu alaihi vasallam, njegovi ashabi i ljudi iz prve tri najbolje generacije Islama nisu to činili. To je dovoljno da se to dijelo i postupak proglase neutemeljenim i novotarijom. A iša radi Allahu Anha prenosi da je Allahov poslanik salallahu alaihi veselem rekao ko u ovu našu vjeru uvede ono što nije od nje, to se odbacuje. Bilježe Buhari i Muslim. U verziji koju bilježi ima Muslim navodi se ko uradi kakvo dijelo koje nije u skladu s našom vjerom, ono se odbacuje. Ebu Neđih Irbad ibn Sarija radijallahu anhu kazuje Allahu poslanik sallallahu alaihi veselem održao nam je govor od kojeg su nam srca zatreperila, a oči zasuzile. Kazali smo, Allahu poslaniće, kao da je ovo oproštajni govor, pa oporuči nam nešto, a on reče, oporučujem vam bogobojaznost da budete poslušni i pokorni, pa makar vam za zapovjednika bio postavljen abesinski rob. U istinu onaj koji poživi od vas vidjet će mnoga razilaženja. Zato slijedite moj i sunnet upućenih i pravednih halifa. Čvrsto se za njih uhvatite svojim očnjacima. Nikako ne slijedite novotarije, jer svaka je novotarija zabluda. Bilježe Ebu Davud i Tirmizi. Džabir radi Allahu Anhu kazuje Neprijatelj će vas napasti ujutro ili na večer, a zatim bi kazao Ja sam poslat, a između mene i sudnjeg dana je koliko je između ova dva prsta. Sastavivši kaži prst i srednji prst, pa bi rekao Najbolji je govor Allahova knjiga, najbolja je uputa Muhammedova uputa. Najgore su stvari novotarije, a svaka novotarija je zabluda. Potom bi kazao, ja sam preči svakom vjerniku od njega samoga sebi. I metak koji ostane iza nekoga od vas pripada njegovoj porodici. Ako umre, a ostane mu dug ili nejaka djeca, moja je dužnost njegov dug izmiriti i pobrinuti se za djecu. Bježi imam muslim. Ovi hadisi jasno ukazuju na to da u vjeri nema lijepih novotarija, već da su sve novotarije u vjeri zabranjene. Kazao je Ibnul Kajim, poslanik nije govorio na početku abdesta, nije tim odstranjivanje pravne nečistoće, niti želim se spremiti za namaz. To nije govorio ni on, niti bilo ko od njegovih ashaba. O tome se ne prenosi od poslanika ni jedno slovo, niti s vjerodostojnim lancem prenosilaca, niti sa slabim. Nema sumnje da su oni koji su uveli ovu novotariju imali lijepu namjeru, ali to nije dovoljno da bi samo dijelo bilo validno i primljeno. S druge strane, kolika je poteškoća insanu koji tek uči vjeru i kako treba klanjati kada čuje da mora naučiti toliko različitih nijeta. I to sve na arapskom jeziku. Kada bi vrijeme koje provede učeći različite vrste nijeta proveo u učenju Kur'ana, koliko bi ajeta mogao naučiti? وشفيعنا يوم النشور Najveće greške u učenju Fatihe Naučivši Fatihu najbitniju suru iz Kur'ana putem transkripcije, veliki broj ljudi tokom njena učenja pravi određene greške, koje nerijetko mogu dovesti u pitanje i samu validnost namaza. Prije nego što spomenem najbitnije greške u Fatihi, smatram važnim spomenuti da je jedan savremeni učenjak napisao cijelu studiju o greškama koje učači Kur'ana prave učeći Fatihu, pa je spomenuo 180 grešaka, što nedvojbeno ukazuje na našu potrebu za objašnjavanjem ovog pitanja. Nesumnjivo nisu sve te greške na istom nivou, ali sama činjenica da je navedeno toliko grešaka u samo sedam ajeta Fatihe – ukazuje na važnost posvećenosti ovom pitanju. Generalno je problem što u Fatihi nalazimo više harfova koji ne postoje u bosanskom jeziku, pa ako je čovjek nauči putem transkripcije ili ju je zapamtio slušajući kako je drugi uče, lahko će dovesti u pitanje izgovor nekoliko harfova. Stoga bi se vjernik trebao podučiti izgovaranju arapskih harfova, sufari, kako bi mogao na potpun način učiti Fatihu i time upotpuniti svoj namaz. U suri Fatiha imamo 11 podvostručenih harfova s teštidom. Geminirani harf u arapskom jeziku nastao je uklapanjem dva identična slova fonema, pa ako se prilikom izgovora učač ne zaustavi i pritisne harf s teštidom, smatrat će se da je izostavio jedno slovo, a izostavljanje slova iz fatihe dovodi validnost namaza u pitanje. Učenjaci Hanefijske pravne škole mnogo su pažnje posvetili ovom pitanju, kazao je Bedruddin El Aini. Većina naših učenjaka smatra da je obaveza ponoviti namaz ako se izostavi pojačani harf tešlid na riječima Ijake na'budu i Rabbil alemin, dok je odabrano mišljenje da nije obaveza ponoviti namaz, što je spomenuto u Hulasi. Koliko je to opasno, govori nam činjenica da je bilo učenjaka izvan hanefijskog mesheba koji su smatrali da bi klanjač počinio dijelo kufra, nevjerstva, ukoliko bi svjesno izostavio teštid u riječima uzvišenog i jake nabudu. Kazao je El Hatib Eširbini, čuveni učenjak šafijske pravne škole. Kazano je u El Haviju i El Bahru, Ako bi svjesno izostavio tešdid na riječi uzvišenog i jake, znajući njegovo značenje, počinio bi nevjesto. Jer riječ i jak bez tešdida označava sunčevu zraku kao da je kazao obožavamo sunčeve zrake. A ako bi to učinio u zaboravu ili neznanju, učinit će sehvi sečdu. Postoji dosta pojedinačnih grešaka koje se često čine tokom učenja fatihe, ali ako bismo riješili ove dvije velike, ispravno izgovaranje harfova i udvajanje na podvostručenim harfovima, postigli bismo veliki hajr i riješili mnoge druge greške. Smatrati novotarijom i neutemeljenim glasno izgovaranje amin nakon proučene fatihe. Mnogim klanjačima na našem podneblju vidno smeta glasno izgovaranje Amin nakon proučene fatihe. Razlog tome je što nisu naučili da glasno izgovaraju Amin, pa takav postupak smatraju neispravnim i neosnovanim, čak do te mjere da ga preziru, kao i one koji ga praktikuju. Tačno je da hanefijski mezheb smatra da se Amin nakon fatihe ne izgovara na glas, već u sebi. No tačno je i to da je veliki broj učenjaka ovog ummeta glasno aminovanje nakon proučene fatihe smatrao sunnetom, pohvalnim postupkom. Oni koji su smatrali da se amin izgovara na glas, svoj stav su argumentovali mnogim hadisima Allahovog poslanika sallallahu alaihi veselam. Mi ćemo spomenuti samo jedan kako bismo vidjeli da i ti učenjaci za svoju tvrdnju imaju validan i vjerodostojan argument, što od nas iziskuje barem respektovanje tog stava. Od Ebu Hureyri radi Allahu Anhu prenosi se da je Allaho poslanik salallahu alaihi vasallam kazao Kada imam kaže Gajril magdubi alaihim velad dolin Vi kažite amin. Zaista će onome čiji se izgovor podudari s izgovorom Meleka biti oprošteni prethodni grijesi. Hadis bilježi Imam Buhari. Shodno citiranom hadisu smatram da je sunnet izgovaranje riječi amin na glas. Ali isto tako smatram da praktikovanje ovog sunneta ne treba biti razlogom prepirke i mržnje među muslimanima. Oni klanjači koji smatraju da je to sunnet trebaju razumjeti one koji nisu navikli na to i biti spremni da to ne praktikuju kada su sami u džamiji u kojoj se to ne praktikuje. S druge strane, treba podučiti one koji nisu navikli na to da je riječ o stavu velikog broja učenjaka, da ne smijemo prezirati nekoga samo zato što praktikuje i da se moramo privikavati na fikske razlike. Kao što nam na hađu, meki ili u medini ne smeta što neko pored nas u namazu diže ruke, a mi ih ne dižemo i nismo navikli na to, i kao što neko pored nas naglas izgovara amin, a mi u sebi, pa nam to ne smeta, Tako nam ne treba smetati kada na taj način klanjamo u našim džamijama. Smatrati dizanje ruku u namazu novotarijom i neosnovanim postupkom te zbog toga prezirati one koji to čine. Jedna od grešaka bez sumnje nastala kao plod neznanja i netolerantnog odnosa prema drugim islamskim meshebima jeste uvjerenje da je dizanje ruku u namazu mimo početnog tekbira novotarija ili neutemeljena stvar, da onaj ko to čini unosi razdor, donosi novu vjeru, da nema iskrene namjere i tako dalje. Tačno je da određeni učenjaci, među kojima su i oni iz Hanefijskog mesheba, nisu smatrali pohvalnim sunnetom dizanje ruku osim kod početnog tekbira. Ali trebamo znati da je to stav drugih pravnih škola i da se njihov stav zasniva na jakim i vjerodostojnim dokazima. Apsolutna većina učenjaka ummeta kroz historiju smatrala je validnim postupkom dizanje ruku u namazu i nakon početnog tekbira. Učenjaci koji su smatrali da je od sunneta dizanje ruku prilikom odlaska na ruku i povratka s njega te prilikom podizanja na treći rekat, svoj stav su argumentovali vjerodostojnim hadisima Allahov poslanika salallahu alihi veselem. Od Abdullaha ibn Omer radijallahu anhu prenosi se da je kazao Kada bi vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem pristupio obavljanju namaza, dizao bi ruke u visini ramena, a zatim bi izgovorio tekbir. Kada bi htio otići na ruku, također bi podigao ruke, te kada bi podigao glavu vraćajući se s rukua, opet bi dizao ruke. Hadis bilježi Buhari. Imam Buhari, najveći znalac hadijske nauke, napisao je dijelo Rafu'ul Jedein, podizanje ruku u kojem je detaljno tretirao pitanje dizanja ruku u namazu. Kazao je Imam Buhari, ko ustvrdi da je dizanje ruku u namazu novotarija, taj je potvorio ashabe Allahovog poslanika, selef prve generacije, one koji su došli nakon njih, stanovnike Hidžaza, stanovnike Medine, stanovnike Mekke, dio stanovnika Iraka, stanovnike Šama, stanovnike Jemena – učenjake i stanovnike Horosana. Ono što je kazano o glasnom izgovaranju Amin nakon Fatihe važi i u ovom pitanju. Praktikovanje sunneta, pohvalnih postupaka u namazu, ne smije biti razlogom svađe i prepirke niti netrpeljivosti među muslimanima. Oni klanjači koji dižu ruke u namazu trebaju biti spremni da to povremeno ostave kada to situacija iziskuje ali isto tako ljude koji ne uobičavaju dizanje ruku u namazu, njihovi autoriteti trebaju podučiti da je to legitiman stav u islamskom pravu i da su ga zastupali veliki alimi ummeta, zbog čega treba poštovati one koji to praktikuju, te da to pitanje nikako ne treba biti kamen spoticanja u našim džematima. Kamo sreće da snagu koju trošimo u međusobnim raspravama o dizanju ruku i glasnom izgovaranju amin – trošimo na pozivanje onih koji nikako ne klanjaju, mnogo dobra bismo vidjeli. Šeitan je uspio ljude zaokupirati sitnicama od onoga što je mnogo bitnije. S druge strane, koliko je ljudi koji apsolutno ne razumiju šta uče u namazu, dekoncentrisani su, okreću se, zjevaju, pa ti njihovi postupci nikome ne smetaju – a spremni smo da se prepiremo i preziremo zbog pitanja o kojima postoji legitimno razilaženje mesheba. Preticanje imama Preticanje imama u namazu česta je greška klanjača našeg podneblja, pogotovo starijih osoba. Takav postupak strogo je zabranjen. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao je: Zar se ne boji onaj koji podigne glavu u namazu prije nego što to učini imam, da mu Allah glavu neće pretvoriti u glavu magarca ili da njegov izgled neće izmijeniti u magarčev. Bilježi Buhari Često u našim džamijama možemo primijetiti ljude koji ne poznaju propis sklanjanja za imamom. Oni nisu svjesni da, iako su došli u džamiju, što je za svaku pohvalu, u toku namaza koji obavljaju za imamom mogu počiniti veliki grijeh, te dovesti u pitanje ispravnost namaza, a sve zbog pogrešnog odnosa prema izvršavanju namaskih radnji za imamom. Islamski učenjaci spominju da se klanjač muktedija u toku zajedničkog namaza može naći u jednoj od četiri situacije. Da namaske radnje obavlja prije imama. Da namaske radnje izvršava istovremeno s imamom. Da slijedi imama da zaostaje za imamom u obavljanju namaskih radnji. Svaka varijanta ima svoje propise, koje ćemo spomenuti rezimirano, bez detaljnog razmatranja. Obavljanje namaskih radnji prije imama Ukoliko klanjač obavi neke namaske radnje prije imama, na primjer ode na ruku ili seđdu prije imama ili se podigne s rukua ili seđde prije njega, počinio je jasni haram. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao je: Zar se onaj koji podigne glavu u namazu prije nego što to učini imam, ne boji da mu Allah glavu neće pretvoriti u glavu magarca ili da njegov izgled neće izmijeniti u magarče? Bilježi Buhari. Ako donese početni tekbir prije imama, uopće nije stupio u namaz za njim, što opet jasno ukazuje na to koliko je opasno namaske radnje izvršavati prije imama. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao je: Imam je postavljen da ga slijedite, pa kada donese početni tekbir, i vi ga donesite. Bilježe Buhari i Muslim. Ukoliko bi čovjek svjesno i namjerno obavio namaske radnje prije imama, njegov bi namaz, shodno citiranim predajama, bio pokvaren. Ako bi tokom namaza prije imama izgovorio ono što je u toku namaza propisano učiti, na primjer da u toku podnevskog ili kindijskog namaza brže prouči fatihu ili etehijatu od njega, u tome nema smetnje, jer je nemoguće voditi računa o tome. Pod zabranom izvršavanja namaskih radnji prije imama podrazumijeva se zabrana u preticanju imama u tjelesnim pokretima obavljanje namaskih radnji istovremeno s imamom. Zaklanjača koji namaske radnje obavlja istovremeno s imamom, može se kazati da ne slijedi sunnet Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem koji je preporučio da se namaske radnje izvršavaju neposredno nakon imama. Klanjač koji ovako postupa dovodi sebe u situaciju da sumnja je li dijelove namaza obavio prije imama ili ne. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao je: Imam je postavljen da ga slijedite. Pa kada donese početni tekbir, i vi ga donesite. Kada ode na ruku, i vi otiđite. Kada izgovori Semi Allahu limen hamide, vi izgovorite. Rabbena walakal hamd. Kada ode na sećdu, i vi otiđite na sećdu. A ako imam klanja sjedeći, i vi za njim klanjajte sjedeći. Hadis bilježi Imam Buhari. Ovaj hadis najveći je dokaz o ispravnom slijedženju imama. Na samom početku hadisa poslanik sallallahu alejhi ve sellem jasno daje do znanja da je imam postavljen da se slijedi govoreći. Imam je postavljen da ga slijedite. A zatim, kad god je spomenuo neku od namaskih radnji imama, preporučio je da ih klanjač muktedije učini nakon njega. Klanjač koji namaske radnje izvršava istovremeno s imamom, jasno krši smjernice koje je Allahov poslanih sallallahu alaihi sellem naveo u hadisima u kojima zabranjuje da se namaske radnje obavljaju prije imama. Allahov poslanik sallallahu alaihi sellem rekao je Imam je postavljen da ga slijedite, pa kada donese početni tekbir i vi ga donesite i nemojte donositi tekbir, sve dok ga on ne donese. Kada ode na ruku, i vi otiđite i nemojte ići na ruku sve dok on ne ode. Kada izgovori semi Allahu limen hamide, vi kažite Rabbena walekel hamd. A kada ode na seđdu, i vi otiđite na seđdu i nemojte ići na seđdu sve dok je on ne učini. Kada imam klanja stojeći, i vi klanjajte stojeći. A ako klanja sjedeći, i vi za njim klanjajte sjedeći. Shodno ovom hadisu neki su učenjaci kazali da ako bi klanjač donio početni tekbir istovremeno s imamom, ne bi se smatralo ni da je stupio u namaz. Slijeđenje imama Slijeđenje imama u obavljanju namaskih radnji, tako da ih klanjač obavlja neposredno nakon njega, smatra se sunnetom i ispravnim načinom klanjanja za imamom. To potvrđuje prethodno spomenuti hadis u kojem se navodi da je imam postavljen da se slijedi, a slijedjenje podrazumijeva da se namaske radnje izvršavaju nakon njega. Također Allahov poslanik je u većini hadisa o izvršavanju namaskih radnji za imamom tu naredbu izrekao koristeći veznik pa, što u arapskom jeziku jasno označava redoslijed i slijedjenje bez kašnjenja. Pošto su ashabi Allahovog poslanika, salallahu alaihi sellem, najbolja generacija koju je on odgajao šutnjom, odobravajući njihove postupke, riječima ih usmjeravajući i savjetujući ih kada pogriješe, oni su nam jasno prenijeli kako su slijedili poslanika u namazu. Abdullah ibn Jezid kazuje, obavijestio me je Bera, a on sigurno nije slagao govoreći, Kada bi Allahov poslanik u namazu izgovorio Semi Allahu limen hamide, niko od nas ne bi povijao svoja leđa, sve dok Allahov poslanik ne bi učinio seđdu, a potom bismo mi činili seđdu za njim. Bilježe Buhari i Muslim. Na osnovu ovog, ali i prethodno spomenutih hadisa, sunnet je jedina ispravna opcija u odnosu klanjača muktedije spram imama, jeste da ga slijedi nakon što on učini određenu radnju, da ga ne pretiče i da ne kasni za njim. Zaostajanje za imamom u obavljanju namaskih radnji. Shodno citiranim hadisima, slijedženje imama jedina je ispravna opcija. Islamski učenjaci zaostajanje klanjača za imamom u obavljanju namaskih radnji dijele u dvije kategorije. Kraće zaostajanje u trajanju jednog namaskog rukna i duže zaostajanje duže od jednog namaskog rukna. Ako je u pitanju kraće zaostajanje tako da klanjač stigne i mama na narednom ruknu, to se može tolerisati, iako i to treba izbjegavati, kao u slučaju kada se imam ispravi s rukua, a klanjač kratko ostane na ruku da bi završio dovu, pa se podigne prije nego što imam ode na seđdu ili kada imam ode na ruku s a klanjač još nije završio učenje fatihe, ostao mu je ajet 2, te će proučiti te ajete i sustići imama na ruku. Kada je riječ o dužem zaostajanju toliko da ima moden na sljedeći rukn, a klanjač ga nije stigao na ruknu na kojem ga je trebao slijediti, neki učenjaci taj namaz smatraju neispravnim. A jedan od savremenih učenjaka koji je dijelio to mišljenje jeste i šejh Useimin. Ova tvrdnja nije potvrđena jasnim dokazima, ali je sigurno da se čovjek ne treba poigravati sa svojim namazom i ne treba kasniti bez validnog razloga. Kao primjer zabranjenog dužeg zaostajanja za imamom, možemo navesti situaciju kada klanjač svjesno oduži dovu na seđdi, pa vidimo da se imam ispravio sa seđde, a on i dalje dovi, pa imam učini i drugu seđdu, a on se još nije podigao sa seđde, što su islamski učenjaci zabranjivali, a neki su za takav postupak kazali da kvari namaz. Ako bi se desilo da klanjač duže zaostane za imamom iz opravdanog razloga, na primjer zato što nije čuo tekbir ili je nestalo struje, pa nije čuo glas imama ili se zaista zanio u ibadetu, pa zaboravio da slijedi imama, nastavit će klanjati ono što je propustio i slijediti imama i njegov namaz je validan. Rezime Klanjač muktedija u toku zajedničkog namaza može se naći u jednoj od četiri situacije. Da namaske radnje obavlja prije imama, da namaske radnje izvršava istovremeno s imamom, da slijedi imama i da zaostaje za imamom u obavljanju namaskih radnji. Ono što je jasno potvrđeno sunnetom jeste slijedjenje imama, tako što će klanjač muktedija namaske radnje namaza obavljati neposredno nakon imama, bez zaostajanja. Učenje u mislima bez pomiranja jezika Veliki broj ljudi klanja tako da učenje u namazu svode na razmišljanje u mislima, bez pomiranja jezika i usana. Da bi učenje Kur'ana ili namaskih dova bilo validno i potpadalo pod termin kirajeta, mora biti izgovoreno jezikom, a nikako u mislima bez pomicanja jezika i usana. Kazao je Ibn Rušt, što se tiče učenja bez pomjeranja jezika, tačno je da to nije kirajet učenje. Učenjem se smatrao izgovor pomicanjem jezika. Kao što insan neće biti odgovoran niti pitan za ono što mu je došaptavala duša, sve dok to ne izgovori, kako je potvrđeno u vjerodostojnim predajama, analogno tome i njegov je namaz validan. Ako ono što se traži od njega tiho prouči pomjerajući jezik, a ne da to samo uči u mislima bez micanja jezikom. Iako je većina učenjaka stava da osobi u stanju džunupluka nije dopušteno učiti Kur'an, smatrali su da u tom stanju može učiti Kur'an u mislima bez izgovaranja jezikom, što ukazuje na to da učenje Kur'ana u mislima ne potpada pod pojam kirajeta učenja. Kazao je Imam en Nebavi, dozvoljeno je osobi u stanju džunupluka te ženi u hajzu i postporođajnom periodu da uče Kur'an u srcu, mislima, bez izgovaranja, kao što je dopušteno gledanje u mushaf i njegovo učenje srcem. Okretanje u namazu Često vidimo kako se ljudi zakreću u namazu i razgledaju lijevo-desno, što ih sigurno dekoncentriše i udaljava od skrušenog obavljanja namaza. A iša radi Allahu Anha prenosi da je upitala Allahovog poslanika sallallahu alaihi sellem o okretanju u namazu, pa joj je odgovorio. To je vješta otimačina, ono što šeitan uspije ukrasti od čovjekovog namaza. Hadis bilježi imam Buhari. Od pitanja koja se vezuju za pogled u namazu, klanjač bi trebao znati sljedeće. Da je propisano tokom cijelog namaza gledati u mjesto seđde, osim kada sjedi na etehijatu, pri čemu je propisano da gleda u kaži prst desne ruke. Sve spomenuto potvrđeno je vjerodostojnim dokazima iz sunneta Allahovog poslanika. Strogo je zabranjeno da klanjač u toku namaza podiže pogled u nebo. Enes radi Allahu Anhu prenosi da je Allahov poslanik salallahu alaihi vasallam rekao Šta je nekim ljudima pa u toku namaza poglede upiru ka nebu? nakon što je to najoštrije osudio, rekao je ili će se okaniti toga, ili će im vid biti oduzet. Hadis bilježi Buhari. Na osnovu citiranog hadisa islamski su učenjaci zajedničkog stava da je klanjaču strogo zabranjeno podizanje pogleda u toku namaza. Nevezivanje ruku u namazu Jedna od grešaka u namazu koja, hvala Allahu, nije prisutna kod nas, ali je lijepo ukazati na nju kako bi se znalo da je to neispravno, jeste klanjanje spuštenih ruku, dakle da se nakon početnog tekbira ne stavi desna ruka preko lijeve. Od Sehla ibn Sada radi Allahu Anhu prenosi se da je kazao Ljudima je naređivano da u namazu stave desnu ruku na podlakticu lijeve. Bilježi Buhari Od Ibn Abasa radijallahu anhu prenosi se da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao Nama poslanicima je naređeno da odgađamo sehur, da požurujemo s iftarom i da u namazu desnicama uhvatimo ljevice. Hadis bilježi Imam Ibn Hibban. Treba napomenuti da je vezivanje ruku u namazu pohvalan postupak koji ne utječe na ispravnost namaza, ali vjernik treba znati šta je ispravno i sunnet a šta ne. Naročito kada određeni postupci postanu simbol za određene sekte, kao što je u današnjem dobu svojstveno rafidijama, šijama, da klanjaju spuštenih ruku. Stoga vjernik treba znati da je to što klanjaju na taj način suprotno sunnetu Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem i svih prethodnih poslanika. Smatranje obaveznim učenje po rasporedu mushafa – Jedna od grešaka zbog koje se često vode rasprave je uvjerenje da klanjač u namazu mora učiti sure prema rasporedu po kojem su zabilježene u mushafu, od Fatihe i El Bekare do sure En Nas. Učenje Kur'ana u namazu po redoslijedu mushafa zasigurno je pohvalan i lijep postupak, ali da li je obaveza i je li onaj ko to ne čini napravio prekršaj? U vjerodostojnim hadisima zabilježeno je da Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem nije učio sure u namazu po rasporedu sura u mushafu, što je jasan dokaz da to nije obaveza. Da jeste, ne bi Allahov poslanik postupao suprotno tome. Ebu Abdullah Huzeife ibn Jeman radi Allahu anhu kazuje Jedne noći klanjao sam s vjerovjesnikom sallallahu alaihi ve sellem, počeo je učiti suru El Bekara – Pomislio sam da će učiniti ruku poslije proučenih stotinu ajeta, ali je nastavio učiti. Tada sam pomislio da će na tom rekatu proučiti cijelu suru El Bekara, ali on je nastavio učiti dalje. Potom je počeo učiti suru En Nisa, pa ju je proučio cijelu, nakon čega je počeo učiti suru Alu Imran, pa je i nju proučio komplet. Učio je polahko, po tertilu. I kada bi proučio ajetu kojem se Allah veliča, veličao bi ga. Ako se u ajetu spominjala dova, učio bi dovu. Ako se tražila zaštita, tražio bi je. Zatim je učinio ruku izgovarajući Subhane Rabbil Azim. Neka je slava mome veličanstvenom gospodaru. Na ruku se zadržao koliko i na kijamu. A onda je rekao, Semi Allahu li men hamide, Rabbena lekel hamd. Čuje Allah onoga komu zahvaljuje. Gospodaru naš, tebi pripada zahvala. Pa se ispravio i dugo stajao. Približno onoliko koliko je bio na ruku. Nakon toga učinio je seđdu izgovarajući Subhane Rabbije Leala Neka je slava mome uzvišenom gospodaru. Zadržavajući se na seđdi, približno onoliko koliko se zadržao na kijamu. Kad izbježi, imam muslim. Vidimo da je u ovom hadisu spomenuto da je poslanik prvo učio El Bekaru, potom En Nisa, a zatim Alu Imran dok je prema redoslijedu u Mushafu Alu Imran prije sure En-Nisa. Komentarišući citirani hadis koji također bilježi Imam En-Nesai, poznati učenjak hanefijskog mesheba Imam Ebul Hasan Es-Sindi je kazao Iz riječi potom je otpočeo učiti suru Alu Imran, proizlazi da nije obaveza držati se redoslijeda sura prilikom učenja Kur'ana. Rezime – Prilikom učenja Kur'ana insan će se pridržavati redoslijeda sura spomenutih u mushafu, ali ako to ne učini, nadamo se da nije pogriješio i ne treba ga kritikovati, jer citirani hadis jasno ukazuje da je to činio Allahov poslanik. To što je spomenuta situacija u navedenom hadisu vezana za dobrovoljni noćni namaz ne mijenja propis, jer sve što je poslanik činio u nafili odnosi se i na obavezni farz namaz, sve dok ne dođe poseban dokaz koji ukazuje na to da je određeni postupak izuzetak i specifičnost vezana samo za nafilu. Davanje prednosti starijem nad mlađim i učenijim pri odabiru predvodnika u namazu. Mnogo puta sam bio u situaciji kada u odsustvu imama pred ljude izlazi neko ko ne zna pravilno učiti Kur'an. Na osnovu njegovog izgovora može se zaključiti da harfove ne izgovara na ispravan način. Problem se javlja kada znamo da u džematu ima dosta mladih ljudi koji se ne laktaju da uđu u mikrab, a čije je učenje na visokom nivou, pogotovo u usporedbi s učenjem osobe koja harfove ne izgovara ispravno. Znam da je problem mnogo veći nego što izgleda, jer je nekim osobama teško pojasniti da mlađi treba predvoditi ljude u namazu. Ali pošto je riječ o najbitnijem ibadetu u islamu, takve slučajeve treba riješiti nadležna osoba, u ovom slučaju imam ili džematski odbor, da takvima na lijep način pojasne da ne izlaze pred džemat i da imamet, kada ovlaštena osoba nije tu, trebaju prepustiti onima koje imam provirio. Ashabe je u namazu znao predvoditi dječak od sedam godina zbog znanja koje je posjedovao. U jednom dužem hadisu zabilježeno je da je Amr ibn Seleme kazao Kada je proučeni kamet, pogledali su i vidjeli da niko ne zna više Kur'ana od mene, koji sam naučio od prolazećih karavana, pa su me postavili da im predvodim namaz, a tada sam imao šest ili sedam godina. Hadis bilježi Buhari. S druge strane, mnogi vjerodostojni hadisi potvrđuju da ako imam džamije ili mesčida nije prisutan, ljude treba predvoditi onaj ko najbolje uči Kur'an i zna najviše sura. Ebu Mesud Ukbe ibn Amr el Bedri el Ansari radijallahu anhu prenosi da je Allahov poslanik salallahu alaihi veselem rekao Neka ljude u namazu predvodi onaj ko zna najviše Kur'ana na pamet, a ako u tome budu jednaki, onda najučeniji u sunnetu, pa ako i u tome budu jednaki, onda onaj koji je prije hijđru učinio, a ako su hijđru zajedno učinili, onda najstariji. Neka čovjek nipošto ne predvodi namaz tamo gdje je prisutan onaj koji je zato ovlašten i neka ne sjeda na domaćinovo mjesto u njegovoj kući, izuzev ako mu on to dozvoli hadis bilježi ima muslim. Ova i mnogi drugi hadisi s istim značenjem jasno daju prednost u pitanju imameta onome ko je kompetentniji, ko zna više Kur'ana i ko ga uči bolje. Knjige Hanefijskog mesheba pune su citata o davanju prednosti učenijem nad starijim u predvođenju namaza. Ostavljanje namaza tokom bolesti Veoma opasna greška vezana za obavljanje namaza je njegovo izostavljanje tokom bolesti. Dešava se da ljudi ne klanjaju u stanju bolesti pod izgovorom da nisu čisti, da ne mogu uzeti abdest, stajati, okrenuti se prema kibli i sl. Vjernik treba znati da je namaz stroga obaveza i da ga nije dopušteno izostaviti sve dok je razuman. Bolesnik će klanjati shodno mogućnosti. U knjigama islamskog prava Fikha – pojašnjeno je kako klanja bolesnik. Da je bilo dopušteno izostaviti namaz, onda ne bi bilo potrebe za tim pojašnjenjima, već je trebalo samo kazati da se u stanju bolesti ne klanja. Od Imrana ibn Husejna radijallahu anhu prenosi se da je rekao Bio sam bolestan, imao sam problema s hemoroidima, pa sam pitao poslanika sallallahu alaihi ve sellem o namazu, a on mi je kazao Klanjaj stojeći, pa ako ne možeš, onda sjedeći, pa ako ne možeš, onda na boku. Hadis bilježi Buhari. Ovaj hadis jasno ukazuje na to da je punoljetnoj osobi obave zaklanjati i u stanju bolesti, shodno mogućnosti. Ono što može izvršiti od uvjeta i ruknova namaza, to će i učiniti. A što ne može, učinit će koliko može. Greške na ruku. Brzo vraćanje s rukua prije potpunog smirivanja. Neupotpunjavanje rukua česta je greška klanjača. Mnogi pod navodnicima kljucaju u namazu, pa se brzo vrate s rukua, a da se nisu potpuno smirili, što je strogo zabranjeno. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem proglasio je ništavnim namaz osobe koja je klanjala brzo i koja se u namazu nije potpuno smirila na ruknovima. Više puta u ovoj knjizi citiran je poznati hadis u kojem se spominje da je poslanik sallallahu alaihi sellem vidio čovjeka kako brzo klanja, pa ga je tri puta vraćao da ponovi, govoreći mu da nije klanjao. Potom mu je pojasnio da je brzo klanjanje bilo razlog tome, te ga je podučio o obavezi da se smiri na ruknovima kada klanja. Nepoznavanje sunneta rukua – Dosta ljudi tokom namaza u potpuni minimum za ispravnost rukua, ali njihov ruku je krnjav i nedostaju mu mnogi sunneti. Više je sunneta i lijepih postupaka koji se čini na ruku, mi ćemo spomenuti samo neke, bez detaljisanja i spominjanja argumenata. Pod A. Ispraviti leđa, tako da leđa naspram nogu budu pod 90 stepeni. Pod B da glava bude u istoj ravni s leđima, da ne bude pognuta niti podignuta i zabačena unatrag. Pod C. Raširenih prstiju ruke obuhvatiti koljena. Pod D. Udaljiti podlaktice i nadlaktice od tijela, odnosno bokova. Pod E. Proučiti obavezni zikr Subhane Rabbi Azim, tri ili više puta. Pod F proučiti neku od dova koje je poslanik učio na ruku. Za postavljanje potpunog ispravljanja s rukua. Među greškama klanjača je i za postavljanje potpunog ispravljanja na kijamu, stajanju nakon povratka s rukua. Kada je Allahu poslanik, salallahu alaihi sellem, vidio onog čovjeka kako klanja brzo, njegov namaz je proglasio neispravnim, a potom mu objasnio kako će klanjati – spominjući da je obaveza da se potpuno smiri nakon povratka s rukua na ponovni kijam stajanje. Rekao je Allahu poslanik, salallahu alaihi sellem, Kada staneš da klanjaš, donesi početni tekbir, zatim prouči od Kur'ana ono što ti je najlakše. Otiđi na ruku i ostani dok se potpuno ne smiriš. Potom se vrati s rukua dok se potpuno ne ispraviš, Zatim otiđi na seđdu i ostani na seđdi, dok se potpuno ne smiriš. Onda se vrati sa seđde i ostani u sjedećem položaju dok se potpuno ne smiriš. Potom opet učini seđdu i ostani dok se potpuno ne smiriš. I tako postupaj dok ne završiš namazom. Hadis bilježe Buhari i Muslim. U sunnetu Allahovog poslanika, salallahu alaihi veselem, nalazimo da je u trenutku povratka s rukua učio više dova, od kojih su neke prilično duge. Stoga bi se insan trebao potpuno smiriti nakon povratka s rukua na kijam, izgovoriti obavezni zikr, a potom proučiti dove zabilježene od poslanika, salallahu alaihi veselem, koje je učio u tom dijelu namaza. Od Rifajeta ibn Rafija Zurakija se prenosi da je kazao Jednoga dana klanjali smo za Allahovim poslanikom, salallahu alaihi vasallam, pa kada je podigao glavu s rukua, kazao je Semi Allahu limen hamide, te je čovjek koji je klanjao iza njega kazao Rabbena walakel hamd, hamden kethiren, tajjiben, mubareken fihi. Kada je završio namaz, Allahu poslanik je kazao Ko je ono rekao? Jedan od prisutnih reče Ja Zatim je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam kazao Vidio sam 30 i nekoliko meleka kako se natječu koji će ih prvi zapisati. Adis bilježi imam Buhari. Od Sabita se prenosi da je rekao Enes radi Allahu Anhu nam je opisivao namaz Allahovog poslanika, salallahu alihi vasallam, pa bi kazao. Klanjao je, pa kada bi podigao glavu s rukua, ostao bi stajajući toliko da bismo kazali, pomislili da je zaboravio. Hadis bilježi Buhari Od Ibn Abbas radi Allahu Anhu prenosi se da je Allahov poslanik, salallahu alihi vasallam, nakon što bi podigao glavu s rukua, govorio Allahumma rabbana, lekel hamdu, mil usamavati wa mil ul ard, wa ma bejnehuma, wa mil uma šikte, min še'in ba'du. أهل الثناء والمجد لا مانع لما أعطيت ولا معتي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد U sunnetu Allahovog poslanika nalazimo zabilježene i druge vjerodostojne dove koje je učio nakon povratka s rukua na kijam, što jasno pokazuje da se zaustavljao na tom mjestu u namazu i da je daleko od sunneta postupak onih koji nemaju vremena ni da se potpuno isprave nakon rukua, a da ne govorimo o tome da nemaju vremena da lagano i na razuman način uče spomenute dove. Greške na seđdi Brzo obavljanje seđde bez potpunog smirivanja. Kada smo govorili o greškama na ruku, spomenuli smo brzi povratak s rukua. Identičan propis je i za brzo obavljanje seđde, pri čemu se klanjač brzo vrati sa seđde, a nije se bio potpuno smirio. Ovo se često dešava kod velikog broja klanjača, kako kod nas, tako i u cijelom svijetu. Vidjet ćemo ih kako brzo klanjaju i kako se nisu potpuno smirili na seđdi. Time izlažu svoj najbitniji badet mogućnosti da ne bude validan. Skoro pa identična greška je i ostavljanje smirivanja nakon povratka s prve seđde. Mnogi niti se smire nakon prve seđde, niti se potpuno isprave. A to su dvije velike i opasne greške u namazu – nažalost prisutne kod velikog broja klanjača. Kada odlazi na seđdu, klanjaču je obaveza da se potpuno smiri na seđdi, izgovori propisane zikrove, potom se vrati sa seđde, potpuno ispravi, sjedne, potpuno se smiri, prouči dovu zabilježenu od poslanika sallallahu alaihi wasallam koju je učio na sjedenju između dvije seđde, zatim učini drugu seđdu i potpuno se smiri prije povratka s njim. Sve ovo zabiježeno je u vjerodostojnim hadisima Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Jednom je prilikom Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem vidio čovjeka koji je u namazu toliko žurio da nije upotpunjavao ruknove, niti se smirivao nakon svakoga. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem više ga je puta vraćao da ponovi namaz, govoreći mu: "Vrati se i ponovi namaz. Zaista ti nisi klanjao." pa kada je nakon tri vraćanja zatražio od poslanika da ga poduči namazu, Muhammed, sallallahu alaihi vesellem, kazao je Kada staneš da klanjaš, donesi početni tekbir, prouči od Kur'ana ono što ti je najlakše. Zatim otiđi na ruku i ostani dok se potpuno ne smiriš. Potom se vrati s rukua dok se potpuno ne ispraviš. Zatim otiđi na seždu i ostani dok se potpuno ne smiriš onda se vrati sa seđde i ostani u sjedećem položaju dok se potpuno ne smiriš. Potom ponovo učini seđdu i ostani dok se potpuno ne smiriš. I tako postupaj dok ne završiš s namazom. Bilježe Buhari i Muslim. Izostavljanje spuštanja čela ili nosa na tle prilikom obavljanja seđde. Primjetno je i da klanjači ne upotpunjuju seđdu na sedam dijelova tijela spomenutih u hadisima Allahovog poslanika, salallahu alaihi veselem. Sedam dijelova tijela na koje je obaveza činiti seđdu su čelo zajedno s nosom, dvije ruke, dlanovi, koljena i nožni prsti. Od Ibn Abbas radi Allahu Anhu prenosi se da je Allahov poslanik salallahu alaihi veselem kazao Naređeno mi je da seđdu činim na sedam kostiju, čelu, pa je svojom rukom pokazao na čelo. Pa je svojom rukom pokazao na nos. Rukama, dlanovima, nogama, koljenima i krajevima nogu, nožnim prstima. Bilježe Buhari i Muslim. Ovaj hadis jasno ukazuje na to da je obaveza seđdu učiniti na sedam dijelova tijela. Najčešća greška klanjača je nespuštanje čela i nosa zajedno na seđdu, pa mnogi klanjači spuste čelo na seđdu, a ne i nos, ili spuste nos, a ne i čelo. U kanefijskom meshebu postoji razilaženje između Ebu Hanife i njegove dvojce učenika Ebu Jusufa i Muhammeda Ešajbanija o validnosti seđde na jedan od dva spomenuta organa, čelo ili nos, bez spuštanja oba dijela zajedno. Njih dvojca su bili mišljenja da nije dozvoljeno učiniti seđdu samo na nos, bez spuštanja čela. Svakako da je bolje učiniti seđdu na čelo i nos. Time će se izbjeći razilaženje učenjaka i postupati po onome što je spomenuto u citiranom hadisu. U samom hanefijskom mesebu preporučeno je da se izbjegne razilaženje i da se seđda čini na čelo i nos. Kada se u mnogim metnovima, skraćenim knjigama hanefijskog meseba govori o svojstvu seđde, spominje se fraza potom će učiniti seđdu na čelo i nos. Shodno spomenutom, najpotpunije ćemo postupiti ako prilikom seđde na tle spustimo i čelo i nos, kao i ostale organe spomenute u hadisu. Spuštanje podlaktica na zemlju Često možemo vidjeti da ljudi prilikom obavljanja seđde spuštaju podlaktice na zemlju, a što je u jasnoj koliziji s vjerodostojnim hadisima Allahovog poslanika, salallahu alaihi veselem, Od Enesa radi Allahu Anhu prenosi se da je Allahu poslanik sallallahu alaihi veselam kazao Seđdu činite umjereno, nemojte se mnogo istezati niti mnogo kvrčiti i neka niko od vas na seđdi ne spušta, pruža svoje podlaktice kao što to čini pas. Bilježe Buhari i Muslim. Komentarišući hadise o zabrani spuštanja podlaktica na zemlju tokom obavljanja sečde, poznati učenjak Hanefijske pravne škole Ibn Uđeim je kazao Spuštanje podlaktica na zemlju znači da se one tokom sečde spuste na zemlju. Tako je spomenuto u Mugribu. A rečeno je da je taj postupak zabranjen jer je to svojstvo lijenih ljudi, te oponašanje divljih zvijeri i pasa. Iz ove zabrane proizlazi stroga zabrana haram jer ne postoji nešto što je spušta s nivoa harama na stepen mekruha. Također tačno je da je obo općenit propisi da se sprem njega muškarci i žene ne razlikuju. Allahov poslanih, salallahu alaihi veselem, izrekao je jedan veliki hadis u poglavlju namaza i nije dozvoljeno izaći iz njegovog okvira osim na osnovu validnog dokaza. Ebu Sulejman Malik ibn Huveris radi Allahu anhu kazuje – Došli smo kod Allahovog poslanika, salallahu alihi veselem, a svi smo bili mladići jednakih godina. Ostali smo kod njega 20 noći. Poslanik, salallahu alihi veselem, bio je milostiv i brižan, pa je pomislio da smo se zaželjeli svojih porodica. Upitao nas je o tome koga smo ostavili kod kuće od članova porodice. Kada smo ga o tome obavijestili, on reče, vratite se svojim porodicama, i ostanite kod njih. Podučite ih i pojasnite im dužnosti koje moraju obavljati. Te i te namaze obavljajte u to i to vrijeme. Kada nastupi vrijeme nekog namaza, neka jedan od vas prouči jezan, a neka vas u namazu kao imam predvodi onaj koji je među vama najstariji. Bilježe Buhari i Muslim. U verziji koju bilježi Buhari navodi se dodatak i klanjajte onako kako ste mene vidjeli da klanjam. Bilježi Buhari. Riječi Allahovog poslanika, salallahu alihi vasallam, klanjajte onako kako ste mene vidjeli da klanjam, općeg su karaktera te obuhvataju i muškarce i žene, pa je i jednima i drugima naređeno da namaz obavljaju onako kako je to činio Allahov poslanik. Spomenut ćemo i da je veliki broj islamskih učenjaka smatrao da će žena prilikom činjenja seđde spustiti podlaktice na zemlju, jer je to, kako kažu, manje upadno za nju. Ovaj stav zastupali su između ostalih i učenjaci Hanefijske pravne škole. Trebamo znati da je to njihov ičtihad i pokušaj da dosegnu do istine, ali da na drugoj strani imamo jasan šerijetski tekst koji obuhvata i muškarce i žene, te nije dozvoljeno dati prednost nečijem stavu, mišljenju i ičtikadu ako je u suprotnosti s jasnim tekstom. Poznato šerijatsko pravilo glasi Ičtihad pokuša iznalaženja pravnog rješenja nije validan ako o određenom pitanju postoji jasan šerijatski tekst. Hanefijski učenjaci odgovorili su imamu Maliku koji je zastupao stav da se podlaktice mogu spustiti na zemlju tokom na file dobrovoljnog namaza na način da je hadis zabrane opće karaktera te da obuhvata i obavezne farz i dobrovoljne na fila namaze. Nakon toga su oni pod navodnicima pali u istu kontradiktornost pa su iz općeg propisa izdvojili ženu bez jasnog i vjerodostojnog dokaza. Bez obzira na to što preferira jedan stav i uvjeren je u njegovu ispravnost, Čovjek treba znati da je ovo pitanje jedno od onih o kojima učenjaci imaju oprečna mišljenja, stoga treba paziti kako će drugima pristupiti u pojašnjavanju svoga stava. Otkrivanje leđa prilikom činjenja sečde Otkrivanje leđa i gornjeg dijela stražnice prilikom činjenja sečde također je greška koju često možemo vidjeti kod velikog broja klanjača, naročito kod omladine u ljetnom periodu. Razlog tome je nošenje kratkih majica ispod kojih se ne nosi potkošulja. Kada smo govorili o greškama u uvjetima namaza, detaljno smo obradili ovo pitanje. Spomenuli smo da je avret muškarca u namazu dio tijela između pupka i koljena, te da je to obaveza pokriti. U protivnome dovodi validnost namaza u pitanje. U knjigama savremenih učenjaka kojima je postavljeno ovo pitanje spominje se opasnost ovog postupka nepoznavanje sunneta pohvalnih postupaka tokom sečde. Vjernik bi trebao naučiti i praktikovati pohvalne postupke koji su propisani na seđdi, kako bi time zaslužio što veću nagradu i od zaborava otrgnuo spomenute sunnete. Riječi Subhanallahi el Azim izgovoriti lagano tri puta ili više, pa čak i do deset puta proučiti neku od mnogobrojnih dova koje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem učio na seđdi. Ruke na zemlju spustiti tako da prsti budu skupljeni i okrenuti u pravcu kible. Učiniti da dlanovi ruke budu u razmaku širine ramena, a da čelo bude spušteno između ruku. Laktove podići od zemlje i odvojiti ih od bokova tijela, naročito ako insan klanja sam, kada time ne uznemirava nikoga – dok će u džematu odvojiti laktove od bokova, toliko da ne uznemirava onoga ko klanja do njega. Učiniti da tijelo tokom seđde ne bude prekomjerno ispruženo niti skupljeno, tako da stomak ne dodiruje stegno. Nožne prste saviti i okrenuti ih u pravcu kible. Stopala spojiti jedno uz drugo. Ako bi insan ostavio stopala na mjestu gdje je stajao i tako učinio seđdu bez spajanja stopala, nije napravio grešku, ali je izostavio pohvalan postupak, sunnet na seđdi. Za postavljanje potpunog smirivanja na sjedenju između dvije seđde. Dio namaza gdje je klanjaču stroga obaveza da se potpuno smiri je sjedenje između dvije seđde. Potrebno je učiniti prvu seđdu, zatim sjesti potpuno se ispravivši i smirivši, a nakon toga učiniti drugu seđdu. Mnogo je klanjača koji nikada nisu čuli da je Allaho poslanik salallahu alaihi veselem baš u tom sjedenju između dvije seđde učio određene dove, što ukazuje na to kako je polako klanjao Allaho poslanik i da se na sjedenju sasvim smirivao. Imam Buhari u svojoj čuvenoj hadijskoj izbirci Sahih Buhari naveo je poglavlje trajanje sjedenja između dvije seđde u kojem je spomenuo nekoliko hadisa koji ukazuju na to da je Allahu poslanik sallallahu ve sellem običavao sjediti između dvije seđde. Od Berra ibn Aziba radijallahu anhu prenosi se da je rekao Seđda, ruku i sjedenje između dvije seđde Allahovog poslanika sallallahu ve sellem bili su približno iste dužine. Hadis bilježi Imam Buhari. Od Enesa radi Allahu Anhu prenosi se da je opisujući poslanikov namaz kazao Kada bi Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem kazao Semi Allahu li men hamide Ustao bi pa bi toliko dugo stajao da bismo pomislili da je zaboravio. A potom bi učinio seđdu, pa bi toliko odužio sjedenje između dvije seđde da bismo pomislili da je zaboravio. Hadis bilježi imam muslim. Prethodni hadis. Hadis bilježi imam Buhari. Od Ibn Abbas radijallahu anhu prenosi se da je Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem između dvije seđde običavao kazati Allahum magfirli, warhamni, wajburni, wahdini, warzukni. Gospodaru moj, oprosti meni, smiluj mi se, popravi me, uputi me i obskrbi me. Hadis bilježi imam tirmizi. Od Huzeyfe radi Allahu Anhu prenosi se da je kazao Allahu poslanik sallallahu alihi veselem govorio je između dvije sečde Rabbir firli, Rabbir firli, gospodaru moj, oprosti mi, gospodaru moj, oprosti mi. Preziranje osobe koja pomjera prst tokom sjedenja u namazu. Jedna od grešaka u namazu je i nepoznavanje propisa pomjeranja prsta tokom tešehuda, te uvjerenje da su oni koji to stalno čine na naše prostore donijeli neku novotariju i da se na njih insan treba srditi i njihov postupak prezirati. Da, učenjaci Hanefijske pravne škole smatrali su da se tokom učenja tešehuda kaži prst pomjera samo prilikom izgovaranja šehadeta, ali treba znati da u islamskom pravu postoje i drugi stavovi. Stalno pomjeranje prsta tokom učenja tešehuda po nekim učenjacima je sunnet, a svoj stav su potkrijepili dokazima iz sunneta Allahovog poslanika, sallallahu alaihi veselem. Od Abdullaha ibn Omera radijallahu Anhu prenosi se da je kazao Allahov poslanik salallahu alaihi sellem kada bi sjeo u namazu stavio bi dlan desne ruke na desno stegno sve prste bi stavio a kaži prstom bi pokazivao u pravcu kible te bi dlan lijeve ruke stavio na lijevo stegno. Hadis bilježi imam muslim. Nafija kazuje Abdullah ibn Omer radi Allahu anhu kada bi sjeo u namazu, svoje dlanove bi stavio na koljena, a kaži prstom bi pokazivao u pravcu kible, gledajući ga. Potom je rekao, kazao je Allahov poslanik, sallallahu aleyhi ve sellem, ovo pokazivanje, kaži prstom, teže je šeitanu od udarca željezom. Hadis bilježi Imam Ahmed koji god stav odaberemo i preferiramo, trebamo biti široko grudi prema onima koji ne dijele naše mišljenje. Oni žele slijediti sunnet baš kao i mi. Stoga je na učenima da ljudima pojasne da su to sporedna pitanja u kojima postoje meshepska razilaženja, te da ne smijemo biti namršteni i netrpeljivi prema drugima zato što praktikuju nešto što mi ne činimo ili pak to rade na drugačiji način. Spajanje obaveznih namaza s nafilom Na našem podneblju prisutno je klanjanje na file neposredno nakon predavanja selama u farz namazu, bez pravljenja pauze između njih. Kada je u pitanju na fila prije farza, ona se neminovno razdvaja od obaveznog namaza učenjem i kameta, A što se tiče na file nakon farza, od suneta je da se napravi pauza između predavanja selama u obaveznim namazima i na file koja se klanja nakon njih. Prenosi se da je Muavija radi Allahu Anhu kazao Allahu poslanik, salallahu alihi veselem, naredio nam je da ne spajamo namaz namazom sve dok ne progovorimo ili izađemo. Hadis bilježi imam muslim. Rekao je Imam en Nevevi, u ovom hadisu je dokaz za ono što tvrde naši učenjaci, misli na učenjake šafijskog mesheba, da je pohvalno prilikom klanjanja potvrđenih sunneta ili drugih nafila promijeniti mjesto na kojem je klanjan farz namaz. A najbolje pomjeranje je da insan ode kući ili se pomakne na drugo mjesto u mesčidu, ili općenito neko drugo kako bi se povećao broj mjesta na kojima je insan činio seđdu i kako bi se napravila pauza, razmak između nafile i obaveznog namaza. Riječi poslanika, sve dok ne progovorimo, dokaz su da se rastavljanje između farza i nafile postiže i govorom, ali je pomjeranje bolje zbog onoga što smo spomenuli, a Allah najbolje zna. Rastavljanje farza i nafile može se izvršiti na nekoliko načina. Pod A. Zikrom. Tako što će insan sjediti nakon farza i proučiti zikrove koje je poslanik učio poslije namaza. Nakon završenog zikra klanjat će na filu. Pod B. Izlaskom iz džamije i klanjanjem na file kod kuće. Pod C. Razgovorom između klanjača. Pod D. Pomjeranjem smjesta gdje se klanjao obavezni namaz. Islamski učenjaci spomenuli su dvije mudrosti rastavljanja na file dobrovoljnog namaza od farza. Da bi se povećao broj mjesta na kojima se čini seđda, jer će ona svjedočiti čovjeku na sudnjem danu. Da bi se razlikovao dobrovoljni namaz od farza. Istog razloga u islamu je u više situacija propisano rastavljanje dobrovoljnih ibadeta od obaveznih. Kazao je Ibn Taymije, sunnet pohvalno je rastaviti obavezni od dobrovoljnog namaza na džumi, ali i u drugim namazima, na osnovu onoga što je zabilježeno u sahihu da je poslanik zabranio da spajamo namaz s namazom sve dok ne progovorimo ili izađemo. Shodno tome ne treba činiti ono što radi mnogi, da spajaju predavanje selama s dva rekeata dobrovoljnog namaza – Time se jasno krši poslanikova zabrana, a njena mudrost je razlikovanje obaveznog i dobrovoljnog, kao što se razlikuje i badet od onoga što nije. Istog razloga propisano je požurivanje siftarom i odgađanje sehura, jedenje na dan ramazanskog bajrama prije klanjanja bajram namaza, kao i zabrana da se dan dva prije Ramazana posti dobrovoljni post sve to propisano je kako bi se obavezni post rastavio i razlikovao od dobrovoljnog, te kako bi se i badet rastavio od onoga što to nije. Smatranje da je klanjanje na file dobrovoljnih namaza u džamiji općenito bolje nego klanjanje na file u kući, te preziranje onih koji nakon farza izlaze iz džamije. Dio klanjača vidno prezire to što neko nakon farz namaza izlazi iz džamije, Vjernik treba znati da se u džamiji prvenstveno klanjaju obavezni namazi, a da je dobrovoljnje najvrijednije klanjati u kući. U više vjerodostojnih hadisa spomenuto je da je najvrijedniji namaz onaj koji se klanja u kući, osim farza koji se obavlja u džematu. Od Zejda ibn Sabita radi Allahu Anhu pripovjeda se da je Allahov poslanik, salallahu alaihi veselem, u Ramazanu imao odaju od pruća u kojoj je namaz obavljao nekoliko noći, a za njim su klanjali neki ashabi. Kada je saznao da neko obavlja namaz za njim, klanjao je sjedeći. Nakon toga je Allahov poslanik, salallahu alaihi veselem, izašao i kazao Shvatio sam šta ste činili. O ljudi, klanjajte u svojim kućama. Zaista je najbolji namaz onaj koji se obavi u kući, osim propisanih farz namaza. Hadis bilježi imam Buhari. Ovaj hadis jasno ukazuje na to da su dobrovoljni namazi vrijedniji kada se klanjaju kod kuće. U poznatom dijelu hanefijskog mezheba Elihtijar stoji. Sunnete dobrovoljne namaze vrijednije je klanjati kod kuće zbog riječi Allahovog poslanika alihi salatu vaselam. Čovjekov najbolji namaz je onaj koji obavi u kući, osim farz obaveznih namaza. U poznatom i odabranom dijelu hanefijskog mezheba El Hidaja spomenuto je Većinu sunneta i dobrovoljnih namaza bolje je klanjati kod kuće. To je preneseno, zabilježeno od Allahovog poslanika, sallallahu alaihi sellem. Uz ono što je spomenuto u vjerodostojnim hadisima, jedan od razloga zašto je Ulema smatrala da je vrijednije klanjati sunnete u kući jeste to što je takav način bliži iskrenosti, odnosno time insan čuva svoj namaz od pretvaranja. Kada klanja u džami i postoji mogućnost da to čini da bi ga neko vidio, za razliku od namaza u kući, kada je ta mogućnost mnogo manja. Kazao je poznati alim hanefijskog mezheba Abdurrahman ibn Muhammed šejh Izade, poznat pod imenom Damad Efendi, u čuvenoj knjizi Međmeal Enhur sunnete, dobrovolje namaze, vrijednije je klanjati kod kuće, to jest da klanja u svojoj kući, a na taj način će biti udaljeniji od pretvaranja, rijaluka. Poznati velikan hanefijskog mesheba Ibn Abidin je, komentarišući riječi, na file mimo teravije bolje je klanjati u kući, osim ako se insan boji da će ga nešto okupirati od toga. Tačnije je mišljenje da se u pogledu pitanja gdje se klanjaju na file prednost daje ono mjestu gdje će insan klanjati s više skrušenosti i više iskrenosti i hlasa, kazao. Riječi na file mimo teravije bolje je klanjati u kući. Sveobuhvatne su za na filu nakon farza i na filu prije farza zbog hadisa zabilježenog u dva sahiha. Na vama je da obavljate namaze u vašim kućama, jer zaista je najbolji čovjekov namaz onaj koji obavi kod kuće osim farzova – zabilježio je imam Ebu Davud predaju. Čovjekov namaz u kući bolji je od onoga u mome mesčidu, osim farz obaveznih namaza. Nastavak hadisa može se pronaći u komentaru El Munije. Znajući da je ovo bolje, tome će davati prednost sve dok se ne bude bojao da će ga nešto omesti da klanja na filu kod kuće. Ako to odgodi da bi klanjao kod kuće ili ako u njegovoj kući ima nešto što ga okupira i dekoncentriše. Tada će klanjati na filu u džamiji, jer je davanje prednosti onome što povećava skrušenost u namazu prioritetnije. Iz spomenutoga vidimo kako su s mnogo tolerancije i širine ovom pitanju pristupali učenjaci Hanefijskog mesheba za razliku od danas, koji smo spremni nekoga i mrziti ako ne razmišlja kao i mi. Zajednički zikr. Od grešaka koje se vezuju za ibadet namaza je i zajednički zikr nakon njegova završetka. Zajednički zikr nije bio praksa Allahovog poslanika, salallahu alaihi veselem, niti njegovih ashaba. Ne postoji ni jedan vjerodostojan i jasan hadis koji potvrđuje da je Allahov poslanik, salallahu alaihi veselem, zajedno zikrio sa svojim ashabima nakon namaza – koliko je samo Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem obavio namaza i da ne postoji ni jedan hadis koji potvrđuje takvu praksu. Da je to bila njegova svakodnevnica kao što je danas kod nas, to bi zasigurno bilo preneseno mutevatir predajama. U vjerodostojnim hadisima Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem zabranjuje glasno učenje Kur'ana kako se ne bi ometali drugi u džamii, Pa kako onda shvatiti odobravanje da se zajednički zikri nakon namaza, a to je vrijeme u kojem ljudi klanjaju na filu, što im bez sumnje smeta. U knjigama savremenih učenjaka možemo pronaći odgovore na pitanja o zajedničkom zikru, u kojima spominju da je to novotarija i da to nije bila praksa Allahovog poslanika, sallallahu salallahu ve sellem niti njegovih ashaba nakon njegove smrti. Treće poglavlje. Skrušenost u namazu. Skrušenost u namazu je srž namaza. Zato smo u ovoj knjizi posebno poglavlje posvetili ovoj temi, uzimajući u obzir da se na našem govornom području malo pažnje posvećuje skrušenosti. Žalosno je stanje muslimana koji se toliko raspravljaju o nekim sporednim stvarima u namazu, kao što je dizanje i mjesto vezivanja ruku, izgovaranje amin nakon proučene fatihe, pomjeranje prsta na tešehudu, a sve to su pohvalni postupci u namazu, a istovremeno ćete ih veoma rijetko ili nikako vidjeti da plaču u namazu i govori o skrušenosti i tragovima koje obavljanje namaza treba ostaviti na čovjeka i njegove svakodnevne postupke. Koliko mjesto zauzima skrušenost u namazu govori činjenica da su učenjaci ummeta pisali zasebna dijela o tome. Imam Ibnul Kajim veliku pažnju u svojim dijelima posvećivao je upravo skrušenosti u namazu. Čuveni učenjak Hanbelijske pravne škole Ibn Ređep napisao je zasebnu studiju na ovu temu. Jedan od učenjaka savremenog doba, Sejd El Kahtani, autor čuvene knjige Hisnul Muslim, napisao je obsežnu studiju o skrušenosti u namazu, El Hushufi Salah, skrušenost u namazu koja je štampana na više od 400 stranica, što ukazuje na opširnost i važnost ove tematike. Također poznati savremeni Ali Muhammed Salih El Muneđid nekada davno je objavio veoma korisnu brošuru 33 načina za skrušeno obavljanje namaza. Spomenute i mnoge druge knjige te lično iskustvo bit će glavni izvor koji ćemo koristiti za obradu ove teme. U ovom poglavlju ćemo govoriti o definiciji skrušenosti, propisu skrušenosti u namazu, vrijednosti skrušenog obavljanja namaza i mjestu skrušenosti u islamu, koristima koje proizlaze iz skrušenosti, upozorenju na ostavljanje skrušenosti u namazu, skrušenosti Allahovog poslanika u namazu, načinima i metodama povećavanja skrušenosti u namazu. Definicija skrušenosti Islamski učenjaci na razne su načine definisali skrušenost, što bi se moglo sažeti u definiciju. Skrušenost je prisutnost i strahopoštovanje ljudskog srca tokom obavljanja nekog ibadeta uzvišenom Allahu. Kazao je Ibn Ređeb, osnova skrušenosti je mehko i blago srce, smirenost i pokornost, poniznost i žudnja, pa kada srce bude skrušeno, u tome ga slijede svi ostali organi, jer sve slijedi srce. Iz spomenutog se može zaključiti da je osnova skrušenosti ljudsko srce, a da su tragovi toga vidni na ostalim organima. Kazao je Ibnul Kajim. Poznavaoci imaju jednoglasan stav da je mjesto skrušenosti u srcu, a da se njegovi plodovi vide na ekstremitetima. Propis skrušenosti u namazu O važnosti i skrušenosti u namazu govori činjenica da ju je dio velikih učenja kao ummeta smatra obavezom. Mnogo je argumenata koje su spomenuli u prilog tome, a koji ukazuju na to da je skrušenost u namazu vađib obaveza, te da bi se klanjač trebao maksimalno potruditi da ga obavlja sa što većom koncentracijom i skrušenošću. Kazao je uzvišeni Allah. Pomozite sebi strpljenjem i molitvom, a to je zaista teško, osim skrušenima, koji su uvjereni da će pred gospodara svoga stati i da će se njemu vratiti. Sura El Bekare, 45. i 46. ajet Govoreći o ovom propisu, Ibn Taymije citirao je ovaj kuranski ajet kao dokaz da je skrušenost u namazu obaveza, pa je kazao Iz ovoga proizlazi kuđenje onih koji nisu skrušeni u namazu, A ako su pokuđeni oni koji nisu skrušeni, to znači da je skrušenost u namazu obaveza. To što su kazali da je skrušenost u namazu obaveza i da bi se klanjač trebao dobro potruditi da ga obavi što skrušenije, to ne znači da je namaz obavljen u nemaru i bez skrušenosti neispravan. Prema preferirajućem mišljenju takav namaz je validan, ali je izostanak skrušenosti uzrokovao umanjivanje nagrade. Identičan je propis s osobom koja tokom posta čini određene grijehe, pa mu to umanjuje nagradu. Ali je post u osnovi validan i ne treba ga ponavljati. Od Ebu Hureyri radi Allahu Anhu prenosi se da je Allahov poslanik sallallahu alaihi sellem kazao Koliko je postača koji od svoga posta imaju samo gladovanje i koliko je klanjača koji od svoga namaza imaju samo budnost i stajanje. Hadis bilježe imami Ahmed ibn Mađe i Eddarimi. Komentarišući hadise ovog poglavlja, El Munavi je kazao To znači da neće imati nagradu, jer je izgubio uvjet postizanja nagrade kao što su iskrenost ili skrušenost. Ibn Kajim je govoreći o propisu namaza osobe koja većinu namaza ne bude skrušena, spomenuo da postoje dva stava među islamskim učenjacima, Jedni su smatrali da mu je obaveza ponoviti namaz, a drugi da mu je time umanjena nagrada, ali da je namaz ispravan i da mu nije obaveza da ga ponavlja, pa je i on odabrao i preferirao taj stav, dodavši da su dokazi prve grupe učenjaka također jaki. Vrijednost skrušenog obavljanja namaza i mjesto skrušenosti u islamu Vjernik bi trebao poznavati vrijednosti koje proizlaze iz krušenosti obavljenog namaza, jer će na taj način u svome srcu pobuditi htijenje da postigne nagradu. Skrušeno obavljanje namaza u kojem se insan ne prepusti šeitanskom došaptavanju, razlog je oprosta grijeha. Bilježi se od Osmana radi Allahu Anhu kako je tražio da mu se donese voda za abdest, potom ju je po rukama polio tri puta, pa ih je oprao. Zatim je desnom rukom zahvatio vode iz posude i oprao usta i nos. Nakon toga je tri puta oprao lice, tri puta ruke do iza lakata, jednom potrao glavu, te obje noge oprao do članaka tri puta. Zatim je rekao, vidio sam vjerovjesnika sallallahu alaihi sellem kako se ovako abdesti i kaže, ko se ovako abdesti, a onda klanja dva rekata, ne prepuštajući se šeitanskom došaptavanju, bit će mu oprošteni priješnji grijesi. Bilježe Buhari i Muslim. U drugoj predaji od Osmana radi Allahu Anhu prenosi se da je nakon abdesta kazao Čuo sam Allahovog poslanika, salallahu alaihi veselem, da je rekao Nema ni jednog muslimana koji kada nastupi propisani namaz u potpuni abdest, skrušenost i ruku, a da mu taj namaz neće biti razlogom oprosta grijeha, sve dok ne počini neki veliki grijeh i tako u nedogled. Bilježi muslim. Skrušeno obavljen namaz je put ka džennetu. Od Ukbe ibn Amira radi Allahu Anhu prenosi se da je čuo Allahovog poslanika sallallahu alaihi veselem kako kaže Nema niti jednog muslimana koji potpuno uzme abdest, a potom ustani da klanja dva rekata, usmjeren ka namazu svojim srcem i licem, a da mu džennet neće biti obavezan. Bilježi muslim. Prvo svojstvo koje je uzvišeni Allah spominje u opisu vjernika koji će uspjeti na Dunjaluku i Ahiretu je skrušenost. Kazao je uzvišeni Allah. Ono što žele, vjernici će postići. Oni koji molitvu svoju ponizno, skrušeno obavljaju. Sura El Mu'minun, prvi i drugi ajet. Kazao je Ibnul Kajim, uzvišeni Allah uvjetovao je uspjeh skrušenošću u namazu. Ko izostavi skrušenost u namazu, neće biti od onih koji su uspjeli. Nemoguće je objediniti skrušenost i brzo klanjanje. Šta više, nemoguće je postići skrušenost osim sa smirenošću. Pa kad god se poveća smirenost, poveća se i skrušenost. A kad god se smanji skrušenost, poveća se žurba jedno u dugom nizu svojstava mu'mina kojima Allah obećava veliku nagradu. Kazao je uzvišeni Allah. Muslimanima i muslimankama, i vjernicima i vjernicama, i poslušnim muškarcima i poslušnim ženama, i iskrenim muškarcima i iskrenim ženama, i strpljivim muškarcima i strpljivim ženama, i poniznim muškarcima i poniznim ženama i muškarcima koji dijele zekat i ženama koje dijele zekat i muškarcima koji poste i ženama koje poste i muškarcima koji o svojim stidnim mjestima vode brigu i ženama koje o svojim stidnim mjestima vode brigu i muškarcima koji često spominju Allaha i ženama koje često spominju Allaha. Allah je doista za sve njih oprost i veliku nagradu pripremio. Sura El Ahzab, 35. ajet Koristi skrušeno obavljenog namaza Skrušeno obavljanje namaza klanjaču ga čini lahkim. Kazao je uzvišeni Allah. Pomozite sebi strpljenjem i molitvom, a to je zaista teško. Osim skrušenima, koji su uvjereni da će pred gospodara svoga stati i da će se njemu vratiti. Sura El-Bekara 45. i 46. ajet Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem govorio bi Bilalu radi Allahu anhu Prouči kamet za namaz, osvježi nas namazom. Bilježi Ebu Davud. Skrušeno obavljen namaz čuva od loših postupaka i grijeha. Rekao je uzvišeni Allah. Kazuj knjigu koja ti se objavljuje i obavljaj molitvu. Molitva zaista odvraća od razvrata i od svega što je ružno. Obavljanje molitve je najveća poslušnost, a Allah zna šta radite. Sura El Ankebut, 45. ajet Od Ebu Hureyri radi Allahu Anhu prenosi se da je došao čovjek Allahovom poslaniku, salallahu alihi veselem, i kazao čovjek klanja noćni namaz, a kada osvane, ukrade. A poslanik mu na to reče, ono što uči, spriječit će ga, ili je kazao, njegov namaz će ga spriječiti da to učini. Hadis bilježi Imam Ahmed. Kazao je šejh Muhammed Nasruddin Albani, vidite da je Allahov poslanik kazao za ovog čovjeka da će ga njegov namaz spriječiti od krađe, ako bude klanjao na najpotpuniji način, skrušeno i razmišljajući o značenjima onoga što uči. Skrušeno obavljen namaz biva razlogom plakanja iz straha od Allaha. Mnogo je hadisa koji potvrđuju vrijednost plakanja iz straha od Allaha tokom obavljanja namaza. Ebu Kureri radi Allahu Anhu prenosi da je vjerovjesnik sallallahu alaihi veselem rekao U vatru neće ući čovjek koji je plakao iz strahopoštovanja prema Allahu, kao što se mlijeko neće vratiti u vime i neće se sastati prašina na Allahovom putu i dim džehennema. Bilježi imam tirmizi. Ebu Hureyre radi Allahu anhu prenosi da je vjerovjesnik sallallahu alaihi sellem rekao Sedmoricu će Allah staviti u svoj hlad na dan kada neće biti drugog hlada osim njegovog, pravednog vođu, mladića koji odraste pokornosti uzvišenom Allahu, čovjeka čije je srce vezano za džamiju, dvojicu koja se zavole u ime Allaha, radi njega sastaju i rastaju, čovjeka kojeg ugledna i lijepa žena pozove na blud, a on kaže, ja se bojim Allaha, čovjeka koji da sadaku, pa je sakrije tako da njegova ljevica ne zna šta je udjelila desnica, i čovjeka koji Allaha spomine u samoći, pa mu oči zasuze. Bilježe Buhari i Muslim. Upozorenje na zapostavljanje skrušenosti u namazu te njegovo nemarno obavljanje. Zapostavljanje skrušenosti i poniznosti neminovno će se odraziti na namaz vjernika, tako da postoji velika mogućnost da zbog toga izostavi neki od njegovih vađiba ili ruknova. U sunnetu Allahovog poslanika nalazimo dosta hadisa u kojima se zabranjuje brzo klanjanje i izostavljanje vađiba ili ruknova namaza. Osoba koja klanja 60 godina, a nijedan namaz joj nije primljen. Od Ebu Hureyri radi Allahu Anhu prenosi se da je Allahov poslanik sallallahu alaihi veselam kazao Zaista ima ljudi koji klanjaju 60 godina, a da im nijedan namaz nije primljen. Možda su upotpunili pregibanje ruku, a nisu seđdu, ili su upotpunili seđdu, a nisu pregibanje ruku. Hadis bilježi Imam ibn Ebi Šejbe. Poslanik je naređivao ponavljanje namaza osobi koja brzo klanja. Jednom prilikom Allaho poslanik sallallahu alaihi sellem vidio je čovjeka koji je toliko žurio u namazu da nije upotpunjavao ruknove, niti se smirivao nakon svakog rukna. Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem više ga je puta vraćao da ponovi namaz, govoreći mu. Vrati se i ponovi namaz, zaista ti nisi klanjao. Pa kada je nakon tri vraćanja zatražio od poslanika da ga poduči namazu, Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem je kazao. Kada staneš da klanjaš, donesi početni tekbir, prouči od Kur'ana ono što ti je najlakše, pa otiđi na ruku, i ostani dok se potpuno ne smiriš. Potom se vrati s rukua dok se potpuno ne ispraviš. Pa otiđi na seđdu i ostani na njoj dok se potpuno ne smiriš. Zatim se vrati sa seđde i ostani u sjedećem položaju dok se potpuno ne smiriš. Te ponovo učini seđdu i ostani dok se potpuno ne smiriš. I tako postupaj dok ne završiš namaz bilježe Buhari i Muslim. Brzo obavljanje namaza, najgori vid krađe. Od Ebu Sejda el-Hudrija radi Allahu Anhu prenosi se da je Allahov poslanih salallahu alaihi veselem rekao Najgori kradljivac je onaj koji krade od svoga namaza. Kazali su ashabi, Allahov poslaniće, a kako krade od svoga namaza? Reče, ne upotpuni ruku i sečdu bilježi Imam Ahmed. Kolika skrušenost u namazu, tolika i nagrada. Od Amara ibn Jasira radijallahu anhu prenosi se da je kazao Čuo sam Allahovog poslanika sallallahu alaihi sellem kako govori Ima ljudi koji završe s namazom, a od njega im je upisana samo desetina, devetina, osmina, sedmina, šestina, petina, četvrtina, trećina, Polovina bilježi imam Ebu Davud. Skrušenost Allahovog poslanika u namazu Osoba koja bude čitala biografiju Allahovog poslanika, salallahu alaihi sellem, neminovno će shvatiti da je on na poseban način doživljavao namaz. U namazu se odmarao, osjećao posebnu slast. Toliko je klanjao na filu da su mu noge otjecale. Dakle, namaz je zauzimao posebno mjesto u poslanikovom salallahu alaihi veselam životu. U nastavku ćemo spomenuti nekoliko dokaza za to. Prenosi se od Ubejda ibn Umeira da je došao kod Aiše radijallahu anha i upitao je da mu ispriča najčudniju stvar koju je vidjela kod Allahovog poslanika sallallahu alaihi veselam. Ona, radijallahu anha, zašutjela je i rekla. Jedne večeri ustao je iz postelje i kazao mi, Aisha, dozvoli mi da napustim postelju i posvetim se i badetu svome gospodaru. Rekla sam mu, tako mi Allaha, ja neizmjerno volim tvoju bliskost, ali me isto tako veseli ono što tebe veseli. Ustao je, abdestio se i počeo klanjati noćni namaz. Nije prestajao plakati dok mu suze nisu natopile bradu pa je nastavio plakati dok mu suze nisu nakvasile krilo, a zatim i zemlju na kojoj je stajao. Nakon toga je došao Bilal radi Allahu Anhu da uči jezan za sabah namaz. Kada je vidio uplakanog poslanika sallallahu alaihi ve sellem, rekao je Allahu poslaniče, plačeš, a oprošteni su ti prvi i posljednji grijesi. On mu na to odgovori. A zar da ne budem zahvalni Allahov rob? Sinoć su mi objavljeni ajeti, teško onome koji ih bude učio, a ne bude razmišljao o njima. To su ajeti sure Ali Imran. U stvaranju nebesa i zemlje i u izmjeni noći i dana su zaista znamenja za razumom obdarene, za one koji i stojeći i sjedeći i ležeći Allaha spominju i o stvaranju nebesa i zemlje razmišljaju. Kad bilježi Imam ibn Hibban. Abdullah ibn Šihir, radi Allahu Anhu, rekao je Došao sam Allahovom poslaniku, sallallahu alaihi vasallam, dok je klanjao, a iz njegovih prsa dopirao je zvuk plača, poput zvuka lonca koji ključa. Bilježi Imam Ebu Davud. Ebu Abdullah Huzeyfe ibn Jeman radi Allahu anhu kazuje Jedne noći klanjao sam s vjerovjesnikom sallallahu alaihi sellem. Počeo je učiti suru El Bekara. Pomislio sam da će učiniti ruku poslije proučenih stotinu ajeta, ali je nastavio učiti. Tada sam pomislio da će na tom rekatu proučiti cijelu suru El Bekara, ali je nastavio učiti dalje tako da je proučio i sure En-Nisa i Alu Imran. Učio je polako, po tertilu, kada bi proučio ajetu kojem se Allah veliča, veličao bi ga. Ako se u ajetu spominjala dova, učio bi dovu. A ako se tražila zaštita, tražio bi je. Zatim je učinio ruku, izgovarajući. Subhane Rabbi el Azim. Neka je slava mome veličanstvenom gospodaru. Na ruku se zadržao koliko i na kijamu, a onda je rekao Semi Allahu li men hamide, Rabbena lekel hamd. Čuje Allah onoga komu zahvaljuje, gospodaru naš. Tebi pripada zahvala. Pa se ispravio i dugo stajao približno onoliko koliko je bio na ruku. Nakon toga učinio je seđdu izgovarajući. Subhane rabbi ala, neka je slava mome uzvišenom gospodaru. Zadržavajući se na seđdi približno onoliko koliko je bio na kijamu. Bilježi imam muslim. A iša radi Allahu Anha prenosi da je vjerovjesnik sallallahu alaihi veselem toliko dugo stajao na noćnom namazu da bi mu noge znale oteći. Pa bi ga upitala, zašto to činiš, Allaho poslaniče, kada ti je Allah oprostio i prijašnje i buduće grijehe? On joj na to odgovori, zar da ne budem zahvalni rob? Bilježe Buhari i Muslim. A iša radi Allahu Anha rekla je, Allaho poslanik sallallahu alaihi ve sellem ni u Ramazanu, ni mimo njega ne bi klanjao više od 11 rekata noćnog namaza. Klanjao bi četiri rekata, a ne pitaj kako su dugi i lijepi bili. Nakon toga klanjao bi još četiri rekata, a ne pitaj kako su dugi i lijepi bili. Zatim je klanjao tri rekata, a ja ga upitah Allahov poslaniče, spavaš li ti prije nego što klanjaš vitr namaz? A on mi odgovori. O, Aisha, moje oči spavaju, ali moje srce ne spava. Bilježe Buhari i Muslim. Od Enesa radi Allahu Anhu prenosi se da je poslanik sallallahu alaihi ve sellem kazao Meni su učinjene dragim dvije dunjalučke stvari – žene i miris, a radost moga oka je u namazu. Bilježi imam Ahmed. Šta povećava koncentraciju i skrušenost u namazu? U ovom poglavlju pokušat ćemo spomenuti srž onoga što su islamski učenjaci u svojim knjigama govorili o načinima i metodama postizanja skrušenosti u namazu, što je možda i najbitniji dio ove tematike. Neki od tih faktora pribavljaju i ojačavaju koncentraciju, a drugi se pak odnose na izbjegavanje onoga što dekoncentriše klanjača. Spoznaja uzvišenog Allaha, njegove veličine i uzvišenosti, kroz prizmu razumijevanja njegovih imena i svojstava. Zasigurno je najbolji način za povećanje prisutnosti u namazu istinska spoznaja veličine uzvišenog Allaha. Kada spoznamo veličinu svoga gospodara, to će neminovno ostaviti traga na nas i naše ibadete. Spoznati Allaha možemo na više načina, a spomenut ćemo samo dva najbitnija. Izučavanje i ispravno razumijevanje njegovih savršenih imena i svojstava. Onaj koji izučava i ispravno razumije Allahova imena i svojstva, neminovno će spoznati veličinu gospodara, a to će ostaviti velikog traga na njega i njegovo obavljanje ibadeta. Uzvišeni Allah je Rab, gospodar svih svjetova. El Melik, vladar i vlasnik svega. Er Rahman i Er Rahim, milostivi i samilosni. El Azim, veličanstveni. Es Samir, koji sve čuje. El Basir, koji sve vidi. El Alim, sve znajući. El Quddus, čist od svake mahane. El Mutekebbir, gordi. El Khaliq, stvoritelj. El Gafur, koji prašta. El Razak, obskrbitelj. El Halim, blagi. El Raqib, koji motri svaku kretnju. El Kerim, plemeniti. El Haq, najveća istina. El Hayy, vječno živi. Es Samed, utočište svakome. Et Tawwab, koji prima pokajanja svojih robova. El Qarib, koji je blizu. El Ghani, bogat i neovisan o stvorenjima. El Hadi, koji upućuje na pravi put. El Muhit, sveobuhvatni. En Nasir, pomagač. El Galib, apsolutni pobjednik. El Hakim, mudri. Ovo su samo neka imena uzvišenog Allaha. Neminovno bismo spoznali veličinu i uzvišenost gospodara. Samim time to bi ostavilo velikog traga na naš namaz i stajanje pred gospodarom. Razmišljanje o njegovim stvorenjima Na mnogo mjesta u Kur'anu uzvišeni Allah poziva svoje robove da pogledaju oko sebe i razmisle o savršenstvu njegovih stvorenja, što neminovno ukazuje na veličinu onoga koji ih je stvorio. Kazao je uzvišeni Allah. A zašto ne pogledaju nebo iznad sebe, kako smo ga sazdali i ukrasili i kako u njemu nema nereda, a zemlju smo rasprostrli i po njoj nepomična brda pobacali i dali da iz nje niče raznovrsno prekrasno bilje, da bi razmislio i opomenuo se svaki rob koji se gospodaru svome obraća. Mi s neba spuštamo vodu kao blagoslov i činimo da uz pomoć njenu niču vrtovi i žito koje se žanje i visoke palme u kojih su zameci nagomilani jedni iznad drugih, kao hranu robovima, i mi njome oživljavamo mrtav predjel. Takvo će biti i oživljenje. Sura Kaf od 6. do 11. ajeta Mnogi dokazi su čak i u samome insanu i njegovom savršenom tijelu. Kazao je uzvišeni Allah. Na zemlji su dokazi za one koji čvrsto vjeruju, a i u vama samima, zar ne vidite? A na nebu je obskrba vaša i ono što vam se obećava. I tako mi gospodara neba i zemlje, to je istina, kao što je istina da govorite. Sura Ezarijat od 20. do 23. ajeta Kada bi insan razmišljao o postupcima uzvišenog Allaha, bez sumnje bi ga to odvelo do spoznaje njegove veličine. Allah je stvorio zemlju i nebesa, pa zar to ne ukazuje na njegovu veličinu? Rekao je uzvišeni. U stvaranju nebesa i zemlje i u izmjeni noći i dana su zaista znamenja za razumom obdarene, za one koje i stojeći i sjedeći i ležeći Allaha spominju i u stvaranju nebesa i zemlje razmišljaju, gospodaru naš, ti nisi ovo uzalud stvorio. Hvaljen ti budi i sačuvaj nas patnje u vatri. Sura Alu Imran 190. i 191. ajet Uzvišeni Allah negira da se umorio od stvaranja zemlje i nebesa, što mu pripisuju oni koji ga nisu spoznali. Kazao je, uzvišeni Allah. Zar ne znaju da je Allah koji je nebesa i zemlju stvorio i koji nije stvarajući ih iznemogao? Kadar da oživi mrtve. Jeste, On sve može. El Ahkaf, 33. ajet. U stvaranju zemlje i onoga što se nalazi na njoj u fascinantnom skladu, veliki je dokaz Allahove veličine onima koji razuma imaju rekao je uzvišeni. On je zemlju ravnom učinio i na njoj nepomične planine i rijeke stvorio i od svakog ploda po par muško i žensko dao. On dan zastire noću. To su doista dokazi ljudima koji razmišljaju. Rad treći ajet. On spušta s neba vodu koju pijete i kojom se natapa rastinje kojim stoku napasate. On čini da vam pomoću nje raste žito i masline, i palme i grožđe, i svakovrsni plodovi. To je zaista dokaz za ljude koji razmišljaju. On čini da se noći i danom koristite, i suncem i mjesecom, a zvijezde su volji njegovoj potčinjene. To su uistinu dokazi za ljude koji pameti imaju i svim onim raznobojnim što vam na zemlji stvara. To je doista dokaz ljudima koji pouku primaju. On čini da se morem koristite, da iz njega svježe meso jedete i da vadite nakit kojim se kitite. Ti vidiš lađe kako ga sjeku, da biste nešto iz obilja njegova stekli i da biste zahvalni bili. On je po zemlji nepomična brda pobacao, da vas ona ne potresa. A i rijeke i puteve, da se ispravno usmjeravate i put okaze, a i po zvijezdama se oni upravljaju. Pa da li je onda onaj koji stvara kao onaj koji ne stvara? Urazumite se, ako vi budete brojali Allahove blagodati, nećete ih nabrojati. Allah u istinu prašta i samilostan je. Allah zna šta tajite, a šta javno iznosite. Sura En-Nahl od 10. do 19. ajeta. On iz neživog stvara živo i živo pretvara u neživo. On oživljava zemlju nakon mrtvila njezina. Isto tako ćete i vi biti oživljeni. Jedan od dokaza njegovih je to što vas od zemlje stvara. I od odjednom vas, ljudi, svuda ima razasutih jedan od dokaza njegovih je to što za vas od vrste vaše stvara žene, da se uz njih smirite i što između vas uspostavlja ljubav i samilost. To su zaista pouke za ljude koji razmišljaju. I Jedan od dokaza njegovih je stvaranje nebesa i zemlje i raznovrsnost jezika vaših i boja vaših. To su zaista pouke za one koji znaju. I jedan od dokaza njegovih je san vaš noću i po danu. I nastojanje vaše da steknete nešto iz obilja njegova. To su zaista pouke za ljude koji čuju. I jedan od dokaza njegovih je to što vam pokazuje munju, da se pobojite i ponadate. I to što spušta s neba kišu i oživljava njome zemlju poslije mrtvila njezina. To su zaista pouke za ljude koji razumiju. I jedan od dokaza njegovih je i to što nebo i zemlja postoje voljom njegovom. Zatim to što ćete, čim vas on, samo jednom iz zemlje pozove, brzo ustati. Njemu pripada sve što je na nebesima i na zemlji. Sve je njemu poslušno. On je taj koji iz ničega stvara. I on će to ponovo učiniti. To je njemu lahko. On je uzvišen i na nebesima i na zemlji. On je silan i mudar. Sura Er-Rum od 19. do 27. ajeta. Kur'an je pun ajeta u kojima se spominju Allahova stvorenja, te pozivaju robovi da razmišljaju o onome što ih okružuje, jer u svemu tome mogu vidjeti veličinu uzvišenog Allaha. Lagano i umjereno klanjanje daleko od užurbanog obavljanja namaza, Jedna od metoda putem koje klanjač može povećati koncentraciju i skrušenost je smireno klanjanje. Veliko pravilo glasi da su skrušeno i brzo obavljanje namaza dvije suprotnosti koje se ne mogu spojiti. Kazao je Ibnu Kajim, nemoguće je postići skrušenost u namazu brzim klanjanjem i kljucanjem. Šta više, skrušenost se ne može postići osim sa smirenošću pa kad god povećamo smirenost, povećavamo skrušenost, a kad god se smanji skrušenost, poveća se brzina klanjanja. Toliko je hadisa iz kojih vidimo da je Allahov poslanik sallallahu alaihi sellem klanjao sporo i zabranjivao brzo klanjanje. U vjerodostojnom hadisu Allahov poslanik sallallahu alaihi veselem zabranio je brzo klanjanje u kojem čovjek oponaša kljucanje vrane, jer je na taj način nemoguće da bude skrušen. Od Abdurrahmana ibn Šibla, radi Allahu Anhu, prenosi se da je kazao Allaho poslanik, salallahu alaihi sellem zabranio je kljucanje vrane, sjedenje kao što to čine divlje zvijeri i neprestano klanjanje na istom mjestu u mesčidu, kao što se deva u toru uvijek spušta na isto mjesto. Hadis bilježi imam Ebu Davud. Kazao je El Hattabi, riječi Allahovog poslanika kljucanje vrane znače da se klanjač ne smiri na seđdi onako kako bi trebao, da spusti čelo na seđdu i da se tako na seđdi smiri, već to čini tako da samo dotakne pod svojim nosom ili čelom i odmah ih podigne, kao što to čini ptica kada kljuca. Riječi i sjedenje, kao što to čine divlje zvijeri, znači da se prilikom namaza seđde spuste podlaktice na zemlju bez podizanja i odvajanja laktova od svojih bokova. Riječi Allahovog poslanika da čovjek neprestano klanja na istom mjestu u mesčidu, kao što se deva u toru uvijek spušta na isto mjesto, mogu imati dva značenja. Da klanjač navikne klanjati na jednom posebnom mjestu u džami i da ne želi klanjati na drugom. Jednom prilikom Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem vidio je čovjeka koji je toliko žurio u namazu da nije upotpunjavao ruknove niti se smirivao nakon svakog rukna. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem više ga je puta vraćao da ponovi namaz govoreći mu: Vrati se i ponovi namaz, zaista ti nisi klanjao. Pa kada je nakon tri vraćanja zatražio od poslanika da ga poduči namazu, Muhammed sallallahu alaihi ve sellem kazao je Kada staneš da klanjaš, donesi početni tekbir. Prouči od Kur'ana ono što ti je najlakše, pa otiđi na ruku i ostani dok se potpuno ne smiriš. Potom se vrati s rukua dok se potpuno ne ispraviš, pa otiđi na seđdu i ostani na njoj dok se potpuno ne smiriš. Zatim se vrati sa seđde i ostani u sjedećem položaju dok se potpuno ne smiriš te ponovo učini seđdu i ostani dok se potpuno ne smiriš i tako postupaj dok ne završiš namaz. Bilježe Buhari i Muslim. Od Ebu Hureyre radi Allahu Anhu prenosi se da je kazao Allahu poslanih salallahu alaihi sellem jedne prilike nam je klanjao podne namaz. Kada je završio i predao selam, pozvao je čovjeka koji je klanjao u posljednjim safovima i kazao mu Insanu, zar se ne bojiš Allaha? Zar ne vidiš kako klanjaš? Znajte da kad god neko od vas ustane da obavi namaz, tada doziva svoga gospodara, pa neka dobro gleda kako će ga dozivati. Vi mislite da vas ja ne vidim kada klanjate iza mene, a ja, tako mi Allaha, vidim iza svojih leđa kao što vidim ispred sebe hadis bilježi imam Ibn Huzeime. Smiren i uravnotežen odlazak u džamiju sa svima dabima koje je preporučio Allahov poslanik, sallallahu alaihi veselam. Ko želi klanjati skrušeno, treba znati da pripreme za takav namaz počinju još od trenutka izlaska iz kuće ka džamiji, pa je veoma važno da se na tom putu pridržava smjernica islamskog bontona – potpuno uzimanje abdesta i učenje dove nakon toga. Ebu Hureyre radi Allahu Anhu prenosi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Kada se musliman ili mu'min abdesti, pa opere lice, s njegovog lica s vodom ili s posljednjom kapi vode spadnu svi grijesi njegovih očiju. Kada opere ruke, s njegovih ruku s vodom ili s posljednjom kapi vode spadnu svi grijesi koje je rukama počinio – Kada opere noge, s njih s vodom ili s posljednjom kapi vode spadnu svi grijesi koje je počinio koračajući njima, tako da ostane posve čist od grijeha. Bilježi muslim. Nakon što se potpuno očistimo i upotpunimo abdest, proučit ćemo dovu poslije abdesta koju je preporučio Allaho poslanik sallallahu alaihi veselem i za čije je učenje obećao veliku nagradu. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: Ko se od vas abdesti, pa abdestu potpuni, a zatim izgovori: Ešhedu en la ilaha illa Allah wa anna Muhammeden abdullahi wa rasuluh. Svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha i da je Muhammed njegov rob i njegov poslanik. Bit ćemo otvoreno osmero džennetskih vrata da uđe na koja hoće. Bilježi muslim. Čuvanje od neugodnih mirisa. Džabir radijallahu anhu prenosi da je vjerovjesnik sallallahu alejhi veselem rekao: Ko jede bijeli ili crveni luk, neka se udalji od nas ili neka napusti našu džamiju. Bilježe Buhari i Muslim. U verziji koju bilježi Muslim navodi se: Ko je jeo crveni ili bijeli luk ili prasu, neka se ni pošto ne približava našoj džami, jer melecima smeta ono što smeta i ljudima. Omer ibn Hatab radi Allahu Anhu jednom je prilikom držao hutbu na kojoj je između ostalog rekao O ljudi, vi u istinu jedete dvije biljke, a obje ih smatram odvratnim. To su crveni i bijeli luk. Vidio sam kako bi Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem ukoliko bi kod nekog čovjeka u džamii osjetio njihov miris, naredio da tog čovjeka istjeraju u Bekiul Garkad. Zato ko ih bude htio jesti, neka kuhanje mu ukloni, ublaži njihov miris. Bilježi muslim. S druge strane, čovjek se prilikom odlaska u džamiju treba lijepo obući i po mogućnosti se namirisati lijepim i ugodnim mirisom kazao je uzvišeni Allah. O sinovi Ademovi, lijepo se obucite kad hoćete molitvu obaviti i jedite i pijte, samo ne pretjerujte. On ne voli one koji pretjeruju. Bilježi muslim. Prilikom izlaska iz kuće učiti propisanu dovu. Prilikom izlaska iz kuće propisano je da prouči neku od dova – a za jednu od njih Allahu poslanik sallallahu alaihi veselem obećao je divnu nagradu. Kada čovjek izađe iz svoje kuće i izgovori Bismillahi tawakkeltu ala Allahi, la hawla wa la quvvata illa billah. S Allahovim imenom izlazim, na Allaha se jedino oslanjam. Nema snage niti moći osim kod Allaha. Bude mu rečeno – upućen si, sačuvan si, zaštićen si. Nakon toga od njega se sklanjaju šeitani, govoreći jedni drugima. Šta ćeš s osobom koja je upućena, zaštićena i sačuvana? Bilježi Ebu Davud. Odlazak u džamiju smireno i na vrijeme. Ebu Hureyre radi Allahu Anhu prenosi da je čuo Allahu poslanika sallallahu alihi veselem kako kaže – Kada se i kametom oglasi početak namaza, nemojte na njega dolaziti žurno i trčeći, već umjerenim hodom i budite smireni i skrušeni. Obavite onaj dio namaza na koji stignete, a ono što ste propustili upotpunite. Bilježe Buhari i Muslim. Ebu Kurejre radi Allahu Anhu prenosi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi veselem rekao Kada bi ljudi znali kolika je vrijednost poziva Ezana i prvog Safa, oni bi kada ni na koji drugi način to ne bi mogli odrediti, bacanjem kocke odlučili ko će učiti Ezan ili klanjati u prvom Safu. Kada bi znali kolika se vrijednost krije u ranom odlasku na namaz i u tome bi se natjecali. A da znaju kolika je vrijednost jacijskog i sabahskog namaza, na njih bi dolazili pa makar i pužući. Bilježe Buhari i Muslim. Prilikom ulaska u džamiju proučiti propisanu dovu te ući desnom nogom. Musliman bi trebao znati da se u džamiju ulazi desnom nogom, a izlazi lijevom. Prilikom ulaska i izlaska iz džamije lijepo je proučiti dove koje je Allahov poslanik učio prilikom ulaska i izlaska iz džamije, a koje su zabilježene u vjerodostojnim hadisima. Od Ebu Sejda radi Allahu Anhu prenosi se da je Allahu poslanik salallahu alaihi veselem kazao Kada neko od vas uđe u džamiju, neka kaže Allahumme li lijebu abe rahmetike, gospodaru moj, otvori mi vrata tvoje milosti. A kada bude izlazio, neka izgovori Allahumme, inni es'aluke, min fadlike. Gospodaru moj, ja te molim za tvoje blagodati. Bilježi muslim. Prilikom ulaska u džamiju prije sjedanja, klanjati dva rekiata, pozdrava džamiji. Nakon ulaska u džamiju propisano nam je da ne sjedamo prije nego što klanjamo dva rekiata. Ako smo stigli ranije u džamiju, prije nego što je proučen ezan, propisano nam je da klanjamo dva rekiata samo s nijetom pozdrava džamiji a ako se već učio ezan, tada ćemo klanjati dva rekata, pri čemu može nijetiti pozdrav džami, dva rekata između ezana i kameta, te dva rekata potvrđeni sunneta. Ako za taj namaz postoje potvrđeni sunneti koji se klanjaju prije farza. Sa samo dva rekata možemo namiravati dva ili tri različita namaza. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao je: Kada neko od vas uđe u džamiju, neka ne sjeda dok ne klanja dva rekata. Bilježi muslim. Džabir radi Allahu Anhu rekao je Došao sam vjerovjesniku sallallahu alaihi vasallam dok je bio u džamiji, pa mi reče Klanjaj dva rekata namaza. Bilježe Buhari i muslim. Ponavljati za mu jezinom dok uči ezan. Od lijepih postupaka koje bi vjernik trebao poznavati je i ponavljanje za mu jezinom. Kada bude slušao ezan, ponavljat će za njim, onako kako i on izgovara, osim riječi hajja ala salah i hajja ala felah, kada će kazati la haule wa la kuvvete illa billah, a zatim će donijeti salavat na Allahovog poslanika i proučiti dovu kojom nas je on podučio. Allahumma rabbe hadihi da'veti tamme, was salati l'qaime, آت محمدا الوصيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته Abdullah ibn Amr ibn As radi Allahu anhu prenosi da je poslanik sallallahu alaihi sellem rekao Kada čujete ezan i vi izgovarajte ono što izgovara mu jezin, ponavljajte za njim, a zatim na mene donosite salavat, jer svako ko na mene donese jedan salavat, Allah na njega donese deset. Nakon toga molite Allaha da mi podari El Vesile, a to je mjesto u džennetu koje će dobiti samo jedan Allahov rob, a nadam se da ću ja biti taj. Ko za mene od Allaha bude tražio El Vesile, imat će pravo na moj šefat. Bilježi muslim učiti dovu između ezana i kameta ako bude vremena za to. Lijepo je da čovjek nakon što klanja tehijetul mesčid ili potvrđene sunnete prije farz namaza, ostatak vremena između ezana i kameta provede u učenju dove. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao je: Dova upućena između ezana i kameta neće biti odbijena a u drugoj vjerodostojnoj verziji navodi se dodatak Padovite. Bilježi Ebu Davud. Klanjanje u prvom safu. Najbolje mjesto na kojem muškarac može klanjati u džamiji je prvi saf. S druge strane, najmanja mogućnost da ga nešto ometa u namazu jeste baš kada klanja u prvom safu, pošto ispred njega nema nikoga da ga svojim pokretima ili odjećom dekoncentriše. Za muškarce su najbolji i najvrijedniji prvi safovi, a za žene zadnji. Ovo se odnosi na slučaj kada žene direktno klanjaju iza muškaraca i kada između njih i muškaraca nema pregrade, odnosno kada od njih nisu fizički odvojene. Dok ako između žena i muškaraca ima pregrada i muškarci ne mogu direktno vidjeti žene kada klanjaju, tada je iza žene najbolji i najvrijedniji prvi saf. Ebu Hureyre radijallahu anhu prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi sellem rekao Najbolji safovi muškaraca su prvi, a najslabiji zadnji. Najbolji safovi žena su zadnji, a najslabiji prvi. Bilježi muslim. Ebu Hureyre radijallahu anhu prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi sellem rekao Kada bi ljudi znali kolika je vrijednost poziva, ezana i prvog safa, oni bi, kada ni na koji drugi način to ne bi mogli odrediti, bacanjem kocke odlučili ko će učiti ezan ili klanjati u prvom safu. Bilježe Buhari i Muslim Redanje izbijanje safova Dobro poredani i izbijeni safovi su razlog povećanja koncentracije, jer se time shodno onome što nam je kazao Allahov poslanik sallallahu ve sellem umanjuje djelovanje šejtana na klanjače. Nažalost, veliki broj ljudi, o čemu smo govorili u greškama vezanim za redanje safova, ne želi popuniti safove i želi u džami ih klanjati kao da su kod kuće, da ih niko ne dotiče u namazu, što je pokazatelj neznanja i udaljenosti od sunneta Allahovog poslanika, sallallahu alaihi ve sellem. Enes radi Allahu anhu prenosi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi vasallam rekao Zbijte safove i približite ih jedne drugima. Poredajte se tako da vam vratovi budu u liniji. Tako mi onoga u čioj ruci moja duša, vidim šetena kako se poput malog crnog janjeta provlači kroz praznine u safu. Hadis bilježi Ebu Davud. Ibn Omer radi Allahu Anhu prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi veselem rekao Oformite safove, sastavite ramena, popunite praznine i nježno dotičite ruke svoje braće. Ne ostavljajte praznine za šeitana. Ko popuni saf, Allah će upotpuniti svoju milost prema njemu. A ko prekine saf, Allah će mu uskratiti svoju milost i zaštitu. Bilježi Ebu Davud. Enes radi Allahu anhu prenosi da je Allahu poslanih sallallahu alaihi vasallam rekao Poravnajte svoje safove. U istinu je poravnavanje safova dio potpunosti i cjelovitosti namaza, bilježe Buhari i Muslim. U verziji koju bilježi Buhari navodi se, jer je poravnavanje safova dio namaza. Pogled u mjesto seđde, bez bespotrebnog zakretanja i gledanja u nebo, Od sunneta je da klanjač tokom namaza gleda u mjesto seđde. Na taj način će sigurno povećati svoju koncentraciju, a suprotno tome zakretanje i podizanje pogleda su šeitanove otrovne strelice putem kojih čovjeku otvara vrata do šaptavanja i razmišljanja. Kada se zakreće ili podiže pogled, ono što vidi u tom trenutku bude razlogom da šetan njegovu pažnju skrene od namaza u nekom drugom pravcu. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem jasno nam je ukazao da je zakretanje u namazu način pomoću kojeg šejtan vješto krade od čovjekovog namaza. A Iša radi Allahu anha prenosi da je upitala Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem o okretanju u namazu, pa joj je odgovorio: "To je vješta od timačina, ono što šejtan uspije ukrasti od čovjekovog namaza." Bilježi Buhari. Dvije su vrste zakretanja u namazu, tjelesno i zakretanje mislima. Tjelesno zakretanje se liječi tako da klanjač smiri pokrete u namazu, a zakretanje mislima jačanjem svijesti da u toku namaza stoji pred gospodarom, tako što će pljucnuti tri puta na lijevu stranu i tražiti od Allaha da ga zaštiti od šeitanskog došaptavanja. Imam Muslim zabilježio je predanje u kojem stoji da je Osman ibn Ebul As radi Allahu Anhu došao virovjesniku sallallahu alaihi veselem i požalio se. Allahu poslaniče, šeitan me odvraća od namaza i otežava mi učenje, pa sam sumničav spram svog namaza. To je šeitan koji se zove Hinzeb, kaza mu virovjesnik sallallahu alaihi veselem, Pa kad osjetiš njegovo prisustvo, zatraži od Allaha da te zaštiti od njega i pljucni na lijevu stranu tri puta. Ova je Ashab govorio. Postupio sam onako kako mi je Resulullah sallallahu alaihi sellem preporučio i Allah je odagnao Hinzeba od mene. Bilježi muslim. Neklanjati na mjestu na kojem ima nešto što dekoncentriše klanjača. Kada je riječ o dekoncentraciji u namazu, veoma je važno da klanjač isključi vanjske faktore koji će na njega djelovati i umanjivati mu koncentraciju. To podrazumijeva da na mjestu na kojem klanja nema nešto što ga dekoncentriše, kao i na odjeći koju nosi. A iša radi Allahu Anha kaže, klanjao nam je poslanik sallallahu alihi vasallam u ogrtaču koji je na sebi imao šare, pa je rekao, Ometale su me ove šare u namazu. Idite s ovim ogrtačem kod Ebu Džehma ibn Huzejfe i donesite mi njegov vuneni ogrtač, koji na sebi nema pruga. Bilježe Buhari i Muslim. Smirenost ekstremiteta tokom obavljanja namaza Smirenost ekstremiteta u namazu igra veliku ulogu u skrušenosti klanjača. Za života Allahovog poslanika, salallahu alaihi sellem, džamija nije bila prostrta čilimima, pa su ljudi imali potrebu da prije nego što učine seđdu, poravnaju zemlju i kamenčiće na koje će seđdu učiniti. Pa im je poslanik, salallahu alaihi sellem, to dozvolio, ali da to ne radi osim jednim pokretom, kako mnoštvo pokreta ne bi umanjivalo njihovu koncentraciju. Od Muajkiba radijallahu anhu prenosi se da je poslanik sallallahu alaihi sellem o čovjeku koji poravnava zemlju na kojoj će seđdu učiniti kazao. Ako već to moraš uraditi, neka to bude jednim pokretom, potezom. Bilježe Buhari i Muslim. Komentarišući ovaj hadis, učenjaci između ostalog navode da je poslanik sallallahu alaihi sellem dopustio da se to učini samo jednim pokretom, kako to ne bi dekoncentrisalo klanjača i kako se ne bi zaokupirao time. Kazao je Hafiz ibn Hajar, ja shvatam iz hadisa da je razlog zabrane ovog postupka očuvanje skrušenosti. Kada govore o potrebi klanjača da poravna zemlju ili kamenčiće na mjestu gdje će činiti seđdu, je li bolje da to uradi ili se strpi i ništa ne dira, Dio učenjaka Hanefijske pravne škole smatrao je da je bolje ništa ne raditi, jer je to bliže skrušenosti, i ne praviti nikakve pokrete. Kazao je Ibn Nudžeim, ako ne mogne učiniti seđdu, on će zemlju na kojoj će činiti seđdu poravnati jednim pokretom, jer je u tome korist za njegov namaz. Tako je spomenuto u El Elhidaji. U tome je omogućavanje činjenja sežde onako kako od nas traži vjera, pa iz toga proizlazi da je učiniti to prioritetnije nego ne učiniti. Dok je u Elbedaji spomenuto da je poravnanje zemlje olakšica i da je prioritetnije da se to ne čini, jer je to bliže skrušenosti u namazu. Jednom prilikom je Allaho poslanik sallallahu alaihi veselam vidio čovjeka koji je toliko žurio u namazu da nije upotpunjavao ruknove, niti se smirivao nakon svakog rukna. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem više ga je puta vraćao da ponovi namaz govoreći mu: "Vrati se i ponovi namaz. Zaista ti nisi klanjao." Pa kada je nakon tri vraćanja zatražio od poslanika da ga poduči namazu, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao je: "Kada staneš da klanjaš, donesi početni tekbir. Prouči od Kur'ana ono što ti je najlakše." pa otiđi na ruku i ostani dok se potpuno ne smiriš. Potom se vrati s rukua dok se potpuno ne ispraviš, pa otiđi na seđdu i ostani na njoj dok se potpuno ne smiriš. Zatim se vrati sa seđde i ostani u sjedećem položaju dok se potpuno ne smiriš, te ponovo učini seđdu i ostani dok se potpuno ne smiriš. I tako postupaj dok ne završiš namaz bilježe Buhari i Muslim. Obavljanje namaza u stanju osnovne fiziološke potrebe. Jedna od stvari koja može bitno utjecati na skrušenost u namazu jeste i stanje velike i male nužde. Kada insan bude opterećen tim nagonom, ne može se koncentrisati na namaz i ono što se u njemu uči. Islam je preporučio da se namaz ne obavlja u takvom stanju kako bi bio potpun. Aisha radijallahu anha prenosi da je čula Allahovog poslanika sallallahu alaihi sellem kako je rekao Ne treba klanjati namaz kada je jelo postavljeno, niti kada se ima nagon za obavljanjem male ili velike nužde. Bilježi muslim. Propis je identičan bilo da je velika ili mala nužda u pitanju. Analogno tome isti propis se odnosi i na trpljenje nagona za puštanjem vjetra kazao je Bedrudin El Aini, poznati učenjak Hanefijskog mesheba. Spomenuto je u El Muhitu da je pokuđeno stupiti u namaz, trpeći nagon za jednom od dvije fiziološke potrebe, ali i nagon za puštanje vjetra. Ako bi ga nagon prekomjerno opteretio, prekinut će namaz, a ako bi nastavio, namaz bi mu bio ispravan, ali je loše postupio. Izniman je stav Ebu Zejda El Mervezija i El Kadija Huseina iz šafijske pravne škole, koji su kasali. Ako bi trpljenje nagona za dvijema fiziološkim potrebama bilo razlogom nestanka skrušenosti u namazu, namaz ne bi bio ispravan. Bukvalistička pravna škola je u osnovi bila stava da trpljenje takvog nagona uzrokuje neispravnost namaza u svakom slučaju. A tačno je mišljenje kod učenjaka da je isprava namaz onoga ko trpi nagon za obavljanjem nužde, ali je to pokuđeno. Ebu Derda radijallahu anhu govorio bi, pokazatelj čovjekovog znanja je da da prednost obavljanju nužde kako bi mogao stupiti u namaz smirenog srca. Predaju bilježi imam Buhari. Obavljanje namaza u prisustvu hrane za kojom klanjač ima potrebu kao što je pokuđeno klanjati u stanju nagona za obavljanjem nužde, jer to dekoncentriše klanjača i umanjuje njegovu skrušenost, iz istog razloga je pokuđeno obavljati namaz kada je postavljena hrana za kojom ima potrebu. Od Aisha radi Allahu Anha prenosi se da je Allahov poslanik sallallahu alaihi sellem kazao Kada bude postavljena večera, a čujete i kamet za jaciju, vi počnite s večerom bilježe Buhari i Muslim. Islamski učenjaci spomenuli su u knjigama islamskog prava uvjete za davanje prednosti konzumiranju hrane nad namazom. Da je hrana postavljena, jer ako nije, prednost će se dati obavljanju namaza nad dijelom. Da čovjek ima potrebu za tom hranom, jer se može desiti da se hrana postavi, ali da nema potrebe za njom, odnosno da je sit tada će prednost dati namazu nad jelom, jer njegove misli nisu vezane za hranu. Da ima mogućnost da je konzumira, ako je riječ o postaču, a u njegovom prisustvu se postavi hrana koju ne može konzumirati, jer je postač, nije mu pokuđeno klanjati u prisustvu hrane. Sve ovo se odnosi na situaciju kada čovjek ima vremena dati prednost konzumiranju hrane nad namazom u džematu, jer namasko vrijeme ne istječe. Ako bi se pak radilo o situaciji da nije klanjao, a namasko vrijeme samo što nije isteklo, te bude postavljena hrana, tada će bez imalo dvojbe dati prednost namazu na dijelo. Ova situacija prvenstveno se odnosi, kako je spomenuto u hadisu, na situaciju kada čovjek čuje ezan za namaz u džematu, a hrana za kojom ima potrebu već je postavljena. Tada će prednost dati hrani nad namazom u džematu. U prilog tome ide i predaja od Nafije, sluge Ibn Omera radi Allahu Anhu, da je Ibn Omer jedne prilike večerao, a čuo učenje imama na jacijskom namazu, bilježi Buhari. Rezervisanje mjesta u džamiji Jedan od postupaka koji mogu uzrokovati gubljenje skrušenosti u namazu jeste navika stalnog klanjanja na istom mjestu u džamiji, pa kada onoga koji tako čini neko pretekne na to mjesto – on se ne može koncentrisati i obaviti namaz skrušeno, jer je promijenio mjesto na kojem dugo vremena klanja. Od Abdurrahmana ibn Šibla radijallahu anhu prenosi se da je kazao Allaho poslanik zabranio je kljucanje vrane, sjedenje kao što to čine divlje zvijeri, te neprestano klanjanje na istom mjestu u mesčidu, kao što se deva u toru uvijek spušta na isto mjesto. Bilježi Ebu Davud. Kazao je šejh Mešhur ibn Hasan, mudrost ove zabrane ogleda se u sljedećem. To vodi ka prepoznatljivosti, pretvaranju. Time čovjek biva uskraćen činjenja i badeta na različitim mjestima, koja će svjedočiti za njega na sudnjem danu. Zato što će mu stalno činjenje i badeta na istom mjestu postati navika i teškoća da ga obavi na drugom mjestu. Kada i badeti postanu navika, to je put ka njihovom ostavljanju. Zijevanje u namazu Zijevanje može biti razlogom gubljenja skrušenosti u namazu, stoga u hadisima Allahovog poslanika, salallahu alaihi sellem, nalazimo preporuku da se čovjek maksimalno potrudi da zaustavi zijevanje, jer se šeitan smije osobi koja zjeva i ulazi u njegovo tijelo. Prethodno smo spomenuli da šeitan zavodi klanjača svojim došaptavanjem, do te mjere da ne zna koliko je klanjao. Ebu Hureyre radijallahu anhu prenosi da je vjerovjesnik sallallahu alaihi sellem rekao U istinu Allah voli kihanje, a ne voli zjevanje, pa kada neko od vas kihne i na tome se zahvali uzvišenom Allahu rekavši Elhamdulillah, svaki musliman koji ga je čuo, obavezan je da mu nazdravi riječima Jerhamu Allah. Allah ti se smilovao. Što se tiče zjevanja, ono dolazi od šeitana – pa kada se nekome od vas bude zjevalo, neka se suzdrži koliko može, jer kada neko od vas zjeva, šeitan mu se smije. Bilježi Buhari. Ebu Sejd al-Hudri radi Allahu Anhu prenosi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi vasallam rekao Kada neko od vas bude zjevao, neka stavi ruku na usta, jer u istinu šeitan ulazi. Bilježi muslim. Namaz pored osobe koja je jela bijeli ili crveni luk. Iščitavajući hadise Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, nalazimo da je zabranio dolazak u džamiju osobi koja je konzumirala bijeli ili crveni luk, a još se iz nje osjeti neugodan miris, jer to smeta melecima, ali i ljudima. Vjerujem da je svako od nas makar jednom u životu imao priliku da do njega u namazu klanja osoba koja je jela bijeli luk ili se od nje osjeti neki neugodan miris, što neminovno biva razlogom dekoncentrisanja klanjača i umanjivanja njegove skrušenosti, jer ga to uznemirava i okupira njegovu pažnju. Džabir radi Allahu anhu prenosi da je vjerovjesnik sallallahu alaihi veselem rekao Ko je jeo bijeli ili crveni luk, neka se udalji od nas ili napusti našu džabiju. Bilježe Buhari i Muslim. U verziji koju bilježi muslim navodi se, ko je od crveni ili bijeli luk ili prasu, neka se nipošto ne približava našoj džamiji, jer melecima smeta ono što smeta i ljudima. Analogno tome islamski učenjaci spomenuli su i neugodan miris pušača, koji nekada nisu ni svjesni koliko se oni i njihova odjeća osjeti na duhan i koliko to smeta nepušačima. Ukoliko u safu stane do nepušača, mnogo će ga uznemiriti, što će biti razlogom slabljenja njegove skrušenosti u namazu. Šta više, miris duhana još je neugodniji od mirisa bijelog luka, zbog spoznaje da je konzumiranje bijelog luka halal i veoma korisno, za razliku od duhana koji je zabranjen i šteti ljudskom zdravlju. Kazao je Ibn Baz. Ovaj i drugi vjerodostojni hadisi s istim značenjem ukazuju na pokuđenost dolaska u džamiju radi obavljanja namaza u džematu, sve dok se od insana osjeti neugodan miris, koji uznemirava ljude u njegovoj blizini, bio to plod konzumiranja bijelog ili crvenog luka ili neke druge vrste hrane koja ima neugodan miris ili duhana, sve dok ne nestane tog neugodnog mirisa treba znati da je usto što mu je neugodan miris, duhan zabranjen zbog mnogo štetnosti koje su opće poznate. Kako neko ne bi pogrešno razumio propis, pa putem šeitanovog došaptavanja zaključio da ako neugodan miris duhana uznemirava klanjače, ne treba ići u džamiju, treba znati da se od pušača traži da ostavi duhan i na taj način se riješi neugodnih mirisa, pa će nakon toga moći dolaziti u džamiju i svojim prisustvom ne ometati druge klanjače. Namaz prema perdi, sutri. Pošto je već bilo govora o propisima perde, ovdje valja spomenuti da je klanjanje prema njoj jedan od veoma uspješnih načina povećanja koncentracije te put ka skrušenom obavljanju namaza. Nažalost, kako smo kazali u prethodnom poglavlju, mnogo je onih koji ne paze na ovo pitanje – pa time otvaraju vrata šeitanu i njegovim došaptavanjima. Od Sehla ibn Ebi Hasmete radi Allahu Anhu prenosi se da je Allahu poslanik salallahu alaihi veselem kazao Kada neko od vas klanja prema perdi sutri, neka joj se približi i ne dopusti šeitanu da mu namaz prekida. Hadis bilježi Imam Ahmed. Kazao je Mula Ali El Kari, Iz ovog hadisa shvatamo da perda, sutra, spriječava šetana da zavodi klanjača i svojim došaptavanjem, vesvesama, zavlada njegovim srcem, potpuno ili dijelimično, shodno njegovoj iskrenosti i okretanju ka Allahu tokom namaza. Nepostojanje perde ispred klanjača daje mogućnost šetanu da ga zavede od onoga na što cilja, skrušenosti, poniznosti, te razmišljanja o učenju Kur'ana namaskih dova i zikrova. Razumijevanje svega što se uči i izgovara u namazu. Ako želi biti skrušen u namazu, vjernik bi trebao razumijeti ono što uči, bilo to učenje Kur'ana, dova ili zikrova u toku namaza. Klanjač bi se trebao maksimalno potruditi da razumije značenje riječi Allahu Ekber, s kojima se stupa i ulazi u namaz. Značenje dove kojom se otpočinje namaz, subhaneke Allahumme ve bihamdike ili neka druga. Značenje euze i bismile. Značenje fatihe, najveličanstvenije sure u Kur'anu. Značenje sura i ajeta koji se uče nakon fatihe. Značenje dova i zikrova koji se uče na ruku. Značenje dova i zikrova koji se uče prilikom povratka s rukua. Značenje dova i zikrova koji se uče na seđdi – značenje dova i zikrova koji se uče između dvije sečte. značenje etehijatu, značenje salavata. Spoznaja i razumijevanje spomenutoga je veliki, ako ne i najbitniji preduvjet da bismo se mogli koncentrisati i iskrušeno obaviti namaz. Osobi koja ne zna značenje onoga što uči, veoma je teško da se koncentriše i bude iskrušena u namazu. U sunnetu Allahovog poslanika, salallahu alaihi sellem, nalazimo da je on razmišljao o onome što uči u namazu, što je bilo razlogom da plače u namazu, te da tokom kirajta, učenja Kur'ana, veliča Allaha, jer je proučio ajet u kojem se spominje njegovo veličanje. Ebu Abdullah Huzeyfe ibn Jeman radi Allahu anhu kazuje Jedne noći klanjao sam s vjerovjesnikom, salallahu alaihi sellem, počeo je učiti suru El Bekara. Pomislio sam da će učiniti ruku poslije proučenih stotinu ajeta, ali je nastavio učiti. Tada sam pomislio da će na tom rekatu proučiti cijelu suru El Bekara, ali on je nastavio učiti dalje. Potom je počeo učiti suru En Nisa, pa ju je proučio cijelu. Nakon čega je počeo učiti suru Alu Imran, pa je i nju proučio kompletnu učio je polahko po tertilu. I kada bi proučio ajetu kojem se Allah veliča, veličao bi ga. Ako se u ajetu spominjala dova, učio bi dovu. Ako se tražila zaštita, tražio bi je. Zatim je učinio ruku, izgovarajući Subhane Rabbi Azim, neka je slava mome veličanstvenom gospodaru. Na ruku se zadržao onoliko koliko i na kijamu, a onda je rekao Semi Allahu li men hamide, Rabbena lekel hamd, čuje Allah onoga komu zahvaljuje. Gospodaru naš, tebi pripada zahvala. Pa se ispravio i dugo stajeo. Približno onoliko koliko je bio na ruku. Nakon toga učinio je seđdu izgovarajući. Subhane rabbi ele neka je slava mome uzvišenom gospodaru. Zadržavajući se na seđdi, približno onoliko koliko se zadržao na kijamu. Bilježi muslim. Melodično učenje Kur'ana u namazu Melodično učenje Kur'ana zasigurno ostavlja traga na koncentraciju i iskrušenost u namazu, znajući da je Allahov poslanik, salallahu alaihi sellem i dijelom i riječima podsticao na to. Jedno je imati lijep glas, koji je dar od Allaha, a drugo učiti melodično. Insan se treba potruditi u granicama onoga što mu je Allah podario da lijepo i melodično uči Kur'an. Bera ibn Azib radijallahu anhu kazuje Čuo sam vjerovjesnika sallallahu alaihi sellem kako na jacijskom namazu uči suru vetini wa zajtun. Nikada nisam čuo da neko ima ljepši glas od njega. Bilježe Buhari i Muslim. Ebu Lubaba radijallahu anhu prenosi da je vjerovjesnik sallallahu alaihi sellem rekao – nije od nas onaj koji se ne trudi da melodičnim glasom uči Kur'an. Bilježi Ebu Davud. Od Bera ibn Aziba radi Allahu Anhu prenosi se da je Allahov poslanik salallahu alaihi veselem rekao Uljepšajte Kur'an svojim glasovima. Bilježi Ebu Davud. Kazao je En Nevevi. Rekao je El Kadi. Učenjaci imaju jednoglasan stav da je pohvalno uljepšavati glas prilikom učenja Kur'ana. Učenje dova i zikrova prenesenih od poslanika. Veoma korisna metoda koju su, nažalost, mnogi zapostavili jeste učenje različitih dova u namazu, zabilježenih u vjerodostojnim hadisima od poslanika. Kada se u namazu neprestano uče iste dove, one s vremenom postanu rutina – tako da izostane razmišljanje o njihovom značenju. S druge strane, ako se namaz obavlja tako da se nekada uči jedna, a drugi put druga dova, to biva razlogom povećanja koncentracije i skrušenosti. Tako ćemo naći da veliki broj klanjača nakon početnog tekbira u namazu godinama uči istu dovu, subhaneke, toliko da o njenom značenju uopće ne razmišljaju, već je rutinski uče bez razmišljanja. Kada bi im se reklo da je sporo prouče, ne bi mogli, jer su naučili da je uče brzo i bez razmišljanja. Ako pogledamo u sunnet Allahovog poslanika, salallahu alaihi sellem, vidjet ćemo da je on na više mjesta u namazu učio različite dove, za razliku od nas koji godinama učimo iste. Nakon početnog tekbira, na ruku, nakon povratka s rukua, na seđdi i prije selama, Allahov poslanik je učio više dova, pa bi bilo lijepo da ih i mi naučimo i praktikujemo. Kazao je šejih Muhammed ibn Salih el Useimin. Pravno pravilo glasi, lijepo je ibadete koji su preneseni na više načina praktikovati na sve te načine. U tome se kriju mnoge koristi, čuva se sunnet Allahovog poslanika, olakšava se ljudima, šerijatskim obaveznicima, jer su neki načini lakši od drugih, to biva razlogom prisutnosti srca te odagnava lijenost i monotoniju. Sjećanje na smrt Naklanjača koji bude svjestan da je namaz koji namjerava obaviti možda njegov posljednji, takva spoznaja će zasigurno ostaviti traga, povećati njegovu koncentraciju i skrušenost, jer će se potruditi da ga obavi što potpunije kako bi zaslužio što veću nagradu. U sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem nalazimo da je ljudima savjetovao da se prije namaza sjete smrti i da ga obave poput onoga ko se oprašta od dunjaluka. Od Ebu Ejuba radi Allahu anhu prenosi se da je neki čovjek došao Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i kazao: Allahov poslanice, poduči me, ali nemoj da to bude nešto dugo. On mu je odgovorio: Kada ustaneš da klanjaš, obavi namaz onoga ko se oprašta od dunjaluka. I nemoj izgovoriti riječ zbog koje ćeš se sutra izvinjavati i sustegni se od onoga što ljudi posjeduju. Bilježi Ibn Mađe Od Enesa radi Allahu Anhu prenosi se da je Allahu poslanik sallallahu alaihi veselam kazao Sjeti se smrti u namazu, jer ako se čovjek sjeti smrti, To će biti razlogom da lijepo obavi namaz. I obavi namaz osobe koja misli da neće klanjati drugi. Čuvaj se svake stvari zbog koje ćeš se sutra izvinjavati. Hadis bilježi et dejlemi. Spoznaja da od namaza imamo onoliko koliko smo u njemu prisutni i skrušeni veoma efikasan način da povećamo koncentraciju u namazu i potrudimo se da ga skrušeno obavimo jeste spoznaja da ćemo kod Allaha od svoga namaza imati ono što budemo klanjali svjesno, skrušeno i fokusirano na ono što govorimo. Od Amara ibn Asira radi Allahu Anhu prenosi se da je kazao Čuo sam Allahovog poslanika sallallahu alaihi veselem kako govori Ima ljudi koji završe s namazom a od njega im je upisana samo desetina, devetina, osmina, sedmina, šestina, petina, četvrtina, trećina, polovina. Bilježi Ebu Davud. Od Ebu Jesera Kaaba ibn Amra es Sulemija radijallahu anhu prenosi se da je Allahov poslanik sallallahu alaihi sellem kazao Ima među vama ljudi koji namaz obave potpuno, a neki klanjaju polovinu, trećinu, četvrtinu, petinu, sve dok nije stigao do desetine. Hadis bilježe imami Ahmed i Nesaji. Onaj koji neprestano bude svjestan ove činjenice, neminovno će se potruditi da nama zobavi što potpunije i iskrušenije, kako bi od njega imao što veću korist. Upućivanje dove u namazu Jedna od metoda kojom se može povećati skrušenost je upućivanje dove tokom namaza na mjestima gdje je to propisano, naročito kada je riječ o seđdi. Iskreno i iskrušeno učenje dove gospodaru na seđdi, ali i na drugim položajima u namazu na kojima se, kako je potvrđeno, može doviti, od insana će sigurno odagnati šetana i njegova došaptavanja, te ojačati njegovu koncentraciju i povećati skrušenost. Sama spoznaja da je na seđdi najbliži svome gospodaru povećava kod njega strahopoštovanje prema stvoritelju i čini ga skrušenim. Ebu Hureyre radi Allahu Anhu prenosi da je Allahu poslanik salallahu alaihi veselem rekao Čovjek je najbliži svome gospodaru kada mu čini seđdu, pa na seđdi što više upučujte dove. Bilježi muslim. Ibn Abbas radijallahu anhu prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Na ruku veličajte uzvišenog gospodara, a na seđdi usrdno se posvetite dovi, jer je najpreče da vam tada dova bude primljena. Klanjanje potvrđenih sunneta, pogotovo onih prije farz namaza. Klanjanje potvrđenih sunneta jedan je od razloga jačanja koncentracije u obaveznom namazu, a pogotovo kada je riječ o sunnetima koji se klanjaju prije farza. Time se čovjek pripremi za obavljanje obaveznog namaza, za razliku od ono koji dolazi u džamiju i odmah se priključuje zajedničkom klanjanju. Takva je osoba mnogo lakši plijen za šeitana i njegove vesvese nego ona koja je već klanjala potvrđeni sunnet prije namaza i time se pripremila za farz namaz. Također čovjek koji bude svjestan da obavljanjem dobrovoljnih namaza nadoknađuje propuste koji mu se dese u farzima, sigurno će se truditi da redovno klanja potvrđene sunete prije i poslije namaza. Ebu Hureyre radi Allahu Anhu prenosi da je Allaho poslanik sallallahu alaihi veselem rekao Prvo za šta će čovjek od svih svojih dijela na sudnjem danu polagati račun jeste namaz. Ako mu namaz bude ispravan, spasio se i uspio je, a ako bude neispravan, izgubljen je i upropašten. Ako mu bude nedostajalo farzova, uzvišeni i svevišnji gospodar reći će Pogledajte imali moj rob dobrovoljnih namaza na fila, kako bi mu se upotpunilo ono što mu nedostaje od farzova. Zatim će na isti način polagati račun za ostala svoja dijela. Bilježi Tirmizi. Welcome. والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن Uznemiravanje drugih svojim učenjem i zikrom. Insan prilikom obavljanja namaza u džematu treba biti svjestan da nije sam i da u njegovoj blizini klanjaju i drugi, pa bi se trebao potruditi da ih svojim učenjem i namazom ne uznemirava. Nerijetko se dešava da ljudi glasnim ili poluglasnim učenjem Kur'ana, izgovaranjem dova u namazu, razgovorom u džamiji ili zajedničkim zikrom uznemiravaju druge klanjače i dekoncentrišu ih. Ebu Sejd radi Allahu Anhu kazuje Allahu poslanik sallallahu alaihi sellem bio je u itikafu u svoje džamiji, pa je čuvši neke kako glasno uče Kur'an, odgrnuo zastor i kazao Zaista svi vi dozivate svoga gospodara, zato nemojte jedni druge uznemiravati i podizati glasove iznad drugih tokom učenja Kur'ana. Ili je kazao, dok ste u namazu, bilježi Ebu Davud. Borba protiv šeitanskih došaptavanja vesvesa. Jedno od šeitanovih metoda u borbi protiv ljudi su došaptavanja. U namazu šeitan došaptava insanu ono čime će ga zaokupirati, kako ne bi postigao očekivanu korist od namaza, povećanje imana vjerovanja, odgajanje i udaljavanje od grijeha. Sljedeći hadis potvrđuje da šetan toliko može došaptavati insanu, a on se tome predati i slijediti njegovo došaptavanje, da na kraju uopće ne zna koliko je klanjao. Ebu Hureyre radijallahu Anhu prenosi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi veselem rekao Kada se oglašava poziv za namaz, kada se uči ezan, šeitan se da u bijeg, bučno puštajući vjetrove, a sve to kako ne bi slušao eza. Kada se ezan prouči, on se vrati. Kada se uči i kamet, on ponovo pobjegne, a kada se i kamet prouči, on on se opet vrati kako bi čovjekove misli odraćao od namaza govoreći mu. Sjeti se toga i toga, misli o tome i tome, a ničega od toga nije se mogao sjetiti ranije. Tako šetan čini sve dok čovjek ne zaboravi koliko je rekata namaza klanjao. Bilježe Buhari i Muslim. Putem do šaptavanja šetan je zaveo i na grijeh naveo našeg praoca Adema i njegovu suprugu Havu kazao je uzvišeni Allah. I šeitan im poče došaptavati da bi im otkrio stidna mjesta njihova, koja su im skrivena bila, i reče, Gospodar vaš vam zabranjuje ovo drvo samo zato da ne biste meleki postali ili da ne biste besmrtni bili. I zaklinjaše im se. Ja sam vam zaista savjetnik iskreni. I na prevaru ih zavede a kad oni drvo okusiše, stidna mjesta njihova im se ukazaše. I oni po sebi dženecko lišće stavljati počeše. Zar vam to drvo nisam zabranio? Zovnu ih gospodar njihov. I rekao vam, šeitan vam je zbilja otvoreni neprijatelj. Sura El Araf od 20. do 22. ajeta. Razlozi nastanka šeitanskih došaptavanja vesvesa, kako u namazu, tako i izvan njega. Vjernik bi trebao znati koji su glavni razlozi nastajanja šeitanskih vesvesa, došaptavanja, kako bi se mogao odbraniti od njih. U nastavku ćemo spomenuti nekoliko najbitnijih razloga zbog kojih šeitan okupira insana vesvesama, došaptavanjima, kako u namazu, tako i izvan njega. Nedostatak šarijatskog znanja, jer je posjedovanje tog znanja najjače oružje kojim se čovjek može braniti od šeitanskog došaptavanja. Slabost imana, jer je šeitanova mogućnost da došaptava mnogo veća kod griješnika nego li osoba s jakim imanom. Prepuštanje došaptavanju na način da se čovjek prepusti i slijedi ono što mu šeitan došaptava. Nemar spram zikrullaha spominjanja Allaha. Udaljenost od islamskih učenjaka, naučnih kružoka i predavanja. Udaljenost od sunneta Allahovog poslanika. Kako se liječiti i sačuvati došaptavanje vesvesa. Islamski učenjaci od davnina su pisali o tome kako se sačuvati šeitanovog došaptavanja, vesvesa. Mi ćemo ukratko spomenuti najbitnije metode Ako želi čitati o tome detaljno, neka se vrati na knjigu Igasetul Lehfan, imama Ibnu Kajima, šerijatska naobrazba. Jačanje imana putem pokornosti, obaveznih i dobrovoljnih ibadeta. Što više zikru Laha, spominjanja Allaha. Druženje s učenim, moralnim i čestitim osobama, te udaljavanje od griješnika i nemoralnih osoba. Čvrsto uvjerenje da je apsolutna istina ono sa čime je došao Allahov poslanik, sallallahu alaihi sellem. Uvjerenje da šeitan ne posjeduje mogućnost zavođenja, osim do šaptavanja, zbog kojih se ljudi nakon nekog vremena predaju tome. Zaštita od šeitanskog djelovanja putem propisanih dova – prenesenih vjerodostojnim hadisima od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Izbjegavati bespotreban boravak na mjestima okupljanja džina i šejtana, kupatilima i nužnicima. Kada bude siguran da je uzeo abdest ili se propisano okupao ili obukao čistu odjeću, neće se osvrtati na šeitansko došaptavanje, da je izgubio abdest, da nije potpuno uzeo gusul ili da mu je odjeća nečista, sve dok za to ne bude imao jasan dokaz. A iša radi Allahu Anha kaže, kada bi Allahov poslanih sallallahu alaihi sellem vidio nešto što bi ga obradovalo, rekao bi, Alhamdulillahillazi bi ni'metihi tatimmu salihat. Hvala Allahu čijom se milošću i dobrotom završavaju dobra djela. A kada bi vidio nešto što nije volio, rekao bi. Alhamdulillahi ala kulli hal. Hvala Allahu na svim okolnostima. Hadis bilježi Ibn Mađe. Allahu akbar. Allahu akbar. Knjiga Namaz. Namaz. radost oka moga. Allahu akbar, Allahu akbar. Autor, magistar Elvedin Pezić. Ašhedu an la ilaha illa Allah. Ašhedu an la أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول